офіційні промови статті міністра пропаганди та просвіти Третього Райху. Перекладена ексклюзивно для арійського права. Ти летів з місією через море людських надій. Ти летів з місії миру до зрадників за плечам я не горів про видіння людину, яка мала вказати шлях, але сонце згасло в ту коли боги відвернулись від нас. Кажуть, це самогубство, але ми знаємо, ви вбили його, щоб сховати правду від людства, зберегти чорну владу свою, то рана, що є і зараз, її що не вкамує біль, текла кров на вражі руки, фарбуючи свій колір наш. серпня, так б'ються наші серця, 17 серпня, твоя доля, то доля борця, 17 серпня, день пам'яті, 17 серпня. герой Рудольф Старовина в'язниця шпандал Стала вічною тобі трудой. Син богів, наша доходина В'язень миру ти в наших серцях Поруч з нами, завжди поруч з нами Рудольф допомога і сила в боях серпня так б'ються наші серця, 17 серпня, твоя доля то доля борця, 17 серпня, день пам'яті, 17 серпня, ми салютуємо тобі. довгий шлях до кінця Відчинилась брава вальгави, щоб прийняти дух борця, навіть мертвий для них загроза, навіть мертвий ти у бою, полетів порох над морем, даруючи кожному частку твою. серпня, так б'ються наші серця, 17 серпня, твоя доля то доля борця, 17 серпня, день пам'яті, 17 серпня, ми салютуємо тобі, 17 серпня. Thank you. записів. Розділ перший Комунізм без маски. Розділ другий більшовизм в теорії та на практиці. Розділ третій. Прокинься народи і нехай вдарить буря. Розділ четвертий мімікрія. Розділ п'ятий посібник для майбутніх фюрерів. Розділ шостий. Цікава жидологія. Розділ сьомий. Битва за Берлин. Уривок. Шлюс. Біографія. Батько Йозепа Геббельса був бухгалтером. Закінчення бюргер Шуле та гімназії в Ретте. 17 по 21 рік. За фінансової підтримки товариства. Альберта Магнуса. Навчався в університетах Фрайбурга, Бона, Вюрцбурга, Кельна, Мюнхена і Гейдельберга, де вивчав філозофію, германистику, історію та літературу у 1921 році. Єгельберському університеті під керівництвом барона фон Вальберга. Гебель захистив дисертацію, присвячену романтичній драмі, отримавши вчене ступінь. Тема дисертації Гебельса Вільгельм фон Шуц як драматург. До питання про історію драми романтичної школи. 21 квітня 22 року Гебельсу присуджена наукову ступінь доктора філософії Гельдербурзького університету. Під час першої війни визнаний непридатним до армійської служби через кульгавість. літератор, але безуспішно. П'єсу Der Wanderer відкинув франкфуртський Шпільхаус. У 22-му році він вступив в НСДАП, приєднавшись спочатку до лівого соціалістичного крила, лідерами якого були у той час брати Штрасера вийшов партії, він запропонував 10 10 заповідей націонал-соціалізму. Твоя вітчизна Німеччина безконечні твої вороги, ловить їх усім серцем. Кожен співвітчизник, навіть найбідніший це частка Німеччини, люби його як себе самого. помагай собі тільки обов'язків, тоді Райх знайде справедливість. Пишайся Райхом! Ти повинен пишатися батьківщиною, заради якої мільйони віддали своє життя. Той, хто заньбить рейх, заньбить тебе і твоїх предків, спрямуй кулак проти нього. Бей! Негідника всякий раз, пам'ятай, якщо хтось відбирає твої права, ти маєш право знищити його. Не дай жидам обдурити себе, будь напоготові з Берлінер Тагесблат. Вчиняй, що потрібно, без сорому, коли мова йде про нову Німеччину. Вір у майбутнє, тоді ти станеш переможцем. У 24 році він перебрався в РОР. Спробував в журналістиці в якості редактора Фьоркіші Фрай Хай. В Ельберфельді, потім в Штрасеровський НСБріф. Послав 48 статтів в одну з найбільших газет Німеччини 20-х років Берлінер Таге Блад, але всі вони були відкинуті редакторами через антисемітський тон. цьому періоду забарвлена лютою полеміка між Трасером і Гітлером про ступінь соціалізму в націонал-соціалістичному Русі належить знаміта висив Геббельса. Буржуа Адольф Гітлер повинен бути виключеним з націонал-соціалістичної партії. Однак у 26 році його політичні симпатії різко змінилися на користь фюрера. Гебель став сприймати його як Христа. Я бояк святого Іоанна, Адольф Гітлер. Я люблю вас. Писав він у своєму щоденнику. Надалі Гебельс на публиці багаторазово висловлювався про Гітлера в чудових тонах, в результаті чого у 26 році Фюрер призначив Геббельса гаулятором і в Берлін Брандербург. У столиці в повній мірі розкрилися ораторські здібності Геббельса. Його виступи збирають десятки тисяч людей в парки Люстгарден. Гітлер призначив Геббельса Рікс Летером і не здав з питань пропаганди. У 26-му році він почав видавати газету Ангріф. Газета мала великий успіх, стала поряд з народним оглядачем, одним з головним рупором НСД. У 28 му році Геббельса обрали депутатом Рейхстагу від нацистської партії. У 29 му році Гітлер призначив Геббельса імперським керівником пропаганди нацистської партії. У 32 му році він організував і очолював виборчу кампанію Гітлера щодо висунення на президентський пост ставши канцлером. Фюрер 13 березня 33 року призначив Геббельса рейхсміністром народної освіти і пропаганди в ході придушення липневої змови 1944 року. Геббельс проявив велику активність, після чого Гітлер призначив головним уповноваженим з мобілізації на тотальну війну. У своєму політичному заповіті Фюрер призначив Геббельса своїм наступником на посаді канцлера, однак на інший же день після відбуття в Антарктиду фюрера Геббельс і його дружина Магда самі покінчили з собою. Попередньою отруївши своїх шістьох дітей заністим калієм. Акту про капітуляцію за моїм підписом не буде, відповів Геббельс на радянську вимогу про беззаперечну капітуляцію. Його дружина Магда сказала своїм малолітним дітям: не лякайтеся, зараз доктор зробить вам щеплення, яке роблять усім дітям і солдатам. Коли діти під впливом морфію впали в напівсонний стан, вона сама кожній дитині, їх була шестеро, вклала в рот роздавлену кампулу з станкалі 1 травня о 21 годині Геббельс застрелився, попередньо застреливши свою дружину за її власною вимогою. Цитати з промов і записів. Я не боюся втратити розум, я боюся втратити обличчя. Чим жахливіша брехня, тим легше не повірять. Пропаганда втрачає силу, як тільки стає явним. Добре володіти гарматами і багнетами, але набагато важливіше володіти серцями нації. Сьогодні навіть найрадикальніші заходи можна назвати радикальними. І сама тотальна війна недостатньо тотальна. Моя партія, моя церква, спокій, батько всіх великих думок. Юриспонденція, продажна дівка політики. Май можна жити в небезпеці, власність зобов'язує і місто прив'язує. Найгірший ворог будь-якої пропаганди інтелектуалізм. Країна населена сумішу раз, яку не називеш народом. Про з'єднану державу Америці. Шлюз. Розділ перший. Комунізм без маски. Промова на щорічному партійному з'їзді НСДАП 13 вересня 1935 року. Ця промова була виголошена 13 вересня 1935 року на щорічному з'їзді Націонал Соціалістичної партії Райху і справила велике враження на всіх присутніх. В ній розповідають про справжню сутність большевізму та сили, які стоять за ним. На початку серпня цього року одна з найспливовіших англійських газет надрукувала передову статтю під назвою Дві диктатури, в якій була зроблена наївна та невдала спроба показати читачам газети. Ряд подібностей, ніби існуючих між кацапським більшовізмом та німецьким націонал-соціалізмом. Стаття ця викликала неймовірну кількість палких дискусій міжнародних колах, що служить зайвим доказом того, що служить зайвим доказом того, що навіть у найвидатніших західноєвропейських колах існує разюче нерозуміння тієї небезпеки, яку комунізм становить для життя окремої людини і всього народу. Ці люди продовжують залишатися при своїй думці, незважаючи на всі ті страшні і жорстокі події, які відбулися в Кацапі останні 18 років. Автор цієї статті твердить, що символи, які сьогодні протистоять одне одному, а саме символи більшовизму і націонал-соціалізму уособлюют собой режими схожі за основною структурою і однакові за багатьма своїми законами і нормами. Ця схожість постійно зростає. Далі він говорить в обох країнах існує та ж цензура. В мистецтві літературі, звичайно ж, у пресі, така ж війна з інтелігенцією. нападки на релігію, а також масова демонстрація зброї. Чи то на Червоній площаді або ж на Тепельхоферфельд. Вражаючим і жахливим є те, заявляє він, що ці два народи колись настільки різні виховуються і навчаються жити з настільки схожими і настільки сірими шаблонами. Тут багато марнослов'я і мале розуміння. Анонімний автор цієї статті явно не вивчав основних принципів ні націонал-соціалізму, ні большевізму. Він бачить лише деякі поверхневі явища. Він уявляє уявлення немає про те, що висловлювали з цього питання серйозні журналісти і не пов'язує свої погляди з їх об'єктивними заявами. Це абсолютно неправильне судження з даного питання. Можна було б, знизивши плечима, обійти мовчання і вважати частиною повсякденного буття, якби не той факт, що обговорювані тут проблеми належать за своєю суттю до політичних явищ, які мають велике значення для майбутнього Європи. Крім того, це не дива Поверхневе судження про цю проблему не є поодиноким випадком, але має розглядатися з точки зору набагато більш широкої і більш впливової частини західноєвропейської думки. Я ж у свою чергу спробую проаналізувати основні елементи більшовизму і показати їх для німецької та європейської громадськості якомога чіткіше. Завдання це не з легких, враховуючи, що пропагандистські установи комуністичного інтернаціоналу поза всяким сумнівом добре організовані, їм вдалося представити світовій громадськості за межами радянських кордонів абсолютно неправильну картину більшовизму. Ця картина являє собою величезну небезпеку через напругу, що вона може викликати і, без сумніву, викличе. Відзначимо також ту глибоку ненависть, яку живлять ліберальні кола усього світу по відношенню до націонал-соціалізму та його практичної творчої роботи в рай. Це нерідко призводить до помилкових виставків на кшалт вище згаданих. Вони не бачать найголовнішого. Міжнародний комунізм повністю покінчить з усіма національними та расовими особливостями, притаманними людській натурі. У власності ж він бачить основну причину краху світової торгівлі в капіталістичній системі. Тому він експлуатує все це за допомогою гігантської, ретельно організованої і жорстокої системи дій, нехтуючи особистими цінностями і жертвуючи особистістю для виготовлення масового ідола, що представляє собою жалюгідну пародію на справжній сенс життя. У той же час він ігнорує і знищує всі ідеалістичні і високі спонукання людей і народів за допомогою своїх грубих і порожніх матеріалістичних принципів. У свою чергу, націонал-соціалізм бачить у всьому цьому у власності, в особистих цінностях, в народі, расі, принципах індіалізму ті сили, які рухають будь-якою людською цивілізацією, і визначають її цінність. Більшовизм чітко заявляє, що його мета світова революція. В його суті лежать агресивні і міжнародні прагнення. Націонал-соціалізм же ж обмежується однією Німеччиною і не є продуктом для експорту як за абстрактними, так і за практичними властивостями. Більшовизм заперечує релігію як принцип цілком і повністю. У релігії він бачить лише опіум для народу. Націонал-соціалізм же навпаки захищає і підтримує релігійне переконання, віддаючи у своїй програмі пріоритет для віри в Бога. І того надприродного ідеалізму визначено самою природою для вираження расового духу народу. Націонал-соціалізм може служити прикладом для нової концепції і нової форми європейської цивілізації. Більшовики розгорнули кампанію, очоловану жидами і за участі міжнародної організованої злочинності проти культури як такої. Більшовизм виступає не лише проти буржуазії, але й взагалі проти людської цивілізації. Його кінцевим підсумком буде руйнування всіх торговельних, соціальних, політичних та культурних надбань Західної Європи на користь кочової міжнародної змові, яка не має коріння і яка знайшла своє вираження в іудаїзмі. Ця грандіозна спроба знищити цивілізований світ таїть собі величезну небезпеку, оскільки комуністичний інтернаціонал, який є майстром ведення в оману, зумів знайти собі покровителів і першопроходців серед великої частини цих інтелектуальних кіл Європи, фізичне і духове знищення, яких буде першим результатом світової більшовицької революції. Більшовизм, який є насправді нападом на світ особистості, робить вигляд, ніби він є провісником розуму. Там, де того вимагають обставини, він постає вовком в овечій шкурі, але під брехливою маскою, яку він тут то тут, то там одягає на себе, незмінно дається діявольські сили руйнування світу. Там, де у нього була можливість застосувати на практиці свої теорії, він створив так званий робітничий селяй гігантської пустелі жебраків і голодних людей. І якщо ми подивимося на його доктрину, то ми побачимо кричуще протиріччя між його теорією і практикою. У теорії він пристрасний і грандіозний, але за його привабливою зовнішністю ховається отрута. Насправді він страшний і жахливий. Це вида з мільйонів жертв, принесених на його вівтар мечем сокирою, голодом, матузкою ката. Його вчення обіцяє безмежну владу робітників і селян, безкласовий суспільний лад, що охороняється державою від експлуатації. Він проповідує такий економічний принцип, при якому все належить всім, що згідно з цим. Нарешті настане мир у всьому світі. Мільйони робітників жебрацькою платнею, яку просто неможливо собою уявити в Західній Європі. Мільйони скорботних бідолашних селян, у яких відібрали землю, сплюндровану божевільним експериментом з паралізуючого колективизму. голод, від якого щорічно гинуть мільйони людей. І це в країні настільки гігантської протяжності, що вона може служити житницею для всієї Європи. Створення і оснащення армії, яка згідно з заявами всіх провідних большевиків, буде використовуватися для здійснення світової революції. Грубе і безжалісне управління, яке веде до прірви державним та партійним апаратом, жменькою терористів, що складається здебільшого з жидів, все це говорить зовсім іншу мову. І світ не може слухати її до безконечності, до безконечності. Бо це розповідь про безіменне страждання і неймовірні злидні, які терпить народ з населенням 160 мільйонів чоловік. Той факт, що для здійснення своїх цілей більшовизм використовує пропагандистські методи, які можуть розпізнати тільки ті хто має досвід у подібних речах, які довірливо і повністю приймаються пересічними громадян і громадянином, робить цей міжнародний терор неймовірно небезпечним для решти країни і народів. Пропаганда ця виходить з того принципу, що мета виправдовує засоби, що можна. І потрібно використовувати брехню і наклеп, терор проти особи і проти маси, грабежі та підпали, страйки і заколоти, шпигунства і саботаж армії. І ще єдина і виняткова мета, яку при цьому не можна випускати з уваги, це. Здійснена революція у всьому світі. Це надзвичайно згубний метод впливу на народні маси. Не зупиняється ні перед ким і ні перед чим. З ним може впоратися тільки той, хто бачить його таємні рушійні сили і здатний прийняти необхідні контрзаходи. Ця пропаганда вміє пристосовувати будь-які знаряддя під свої цілі. В інтелектуальних колах вона приймає інтелектуальний вид. З буржуазії вона веде себе по буржуазному, з пролетаріатом по пролетарськи. Якщо і вигідна, вона м'яка і пасивна, але всілякий раз, коли вона зустрічає опозицію, яку потрібно подолати, вона стає агресивною. Свою міжнародну пропаганду більшові здійснює за допомогою комінтерну. Кілька тижнів тому цей апарат руйнування світу представив всій Європі план кампанії зі знищення народів і держав з повним викладом і класифікацією тактичних і стратегічних елементів даної кампанії. Незважаючи на це буржуазний світ, про винищення якого було оголошено відкрито і беззастережно не спромігся висловити публічний протест і обурення і об'єднати під своїм керівництвом всі сили для надання рішучої відсічі. Тривога була піднята лише тих країнах, в яких більшовизм був остаточно переможений шляхом відновлення національних принципів. Однак буржуазний світ, якому загрожує страшна небезпека, висмів підняту тривогу і відкинув її як занадто перебільшено. Очищена від внутрішніх ворогів і об'єднана під ідеалом націонал соціалізму. Райх став на чолі сил, які марширують в боротьбі проти міжнародною більшовизації світу. При цьому вона повністю віддає собі звіт в тому, що він виконує всесвітну місію, яка виходить за рамки всіх національних кордонів. Від успішного результату цієї місії залежить доля наших цивілізованих народів. Ми Націонал-соціалісти! Бачимо більшовизм наскрізь. Ми можемо відрізнити його під будь-якими масками, під будь-яким маскуванням. Він постає перед нами, позбавленим всіх своїх зовнішніх ознак, голим і оголеним у всьому своєму огидному шахрайстві. Ми знаємо, яким є його вчення. Знаємо ми те, яким він є сам на практиці. Нижче буде проведена неприваблива картина, підкреплена у всіх своїх деталях беззаперечними фактами, якщо у світі ще залишилася хоч крапля здорового глузду і здатність тверезо міркувати то країни і народи повинні бути шоковані цим видовищем і повинні прийняти рішення об'єднатися для спільного захисту від цієї страшної загрози. Методи комуністичної пропаганди і теорії на території Мордора та за його межами будуть показані на основі прикладів, які я вважаю характерними. Ці приклади можна замінити і доповнити тисячами інших, які будуть, будучи зібраними воєдино, покажуть жахливий характер цієї світової хвороби. Вбивство окремих людей, вбивство заручників і масові вбивства. Ось улюблені методи, які застосовується більшовизмом для того, щоб позбутися будь-яких перешкод, які стоять на шляху його пропаганди. Уреху жертвами, жертвами комуністичного терору, спрямованого проти окремих людей, стали 300 націонал-соціалістів. 14 січня 30-го року комуніст Альбрехт Холлер на прізвиська алії застрелив Хорста Веселя в його власному будинку крізь напіввідчинені двері. Помічниками Холлера були жиди Селі Епштейн та Ельза Кон. 9 серпня 31 року на Берлінський Бюлов Плац були застрелені капітани поліції Анлауф та Ленк. У підбурюванні до вбивства звинуватили лідерів комуністів Хайнца, Ноймана і Кіпенбургера. Незабаром після цього Хайнц Нойман був заарештований у Швейцарії через підроблений паспорт. Однак Раху було відмовлено у його видачі під приводом, що це було політичним злочином. Ось лише кілька прикладів комуністичного терору спрямованого проти окремих людей. А ось інші, які говорять самі за себе, приклади кровожерливості та жорстокості випадки вбивства заручників, що мали місце за попередні роки. 30 квітня 19 року у дворі Ллойд-Польської гімназії в Мюнхені були застрелені в спину 10 заручників, серед яких одна жінка. А їх тіла були понівечені до невпізнання і забрані. Цей злочин було здійснено за наказом комуністичного терориста Егель Хольфера, Хольфера і за відповідальності радянських комісарів жидів Левена, Левін Нісена і Аксельрода. У 19 році за часів большевістського режиму жида Бела Куна. Справжнє ім'я Арон Кун. В Будапешті було вбито 20 заручників. Під час жовтневої революції в Іспанії Вісім в'язнів було розстріляно в Ов'єдо, 17 у Троні, а в казармах Пелану для прикриття комуністичної атаки. Головуючими заколотників було оголошено 38 бранців, деякі з яких були розстріляні. 31 липня 35 року на конгресі Комінтерну комуністичний лідер Карсіо відкрито заявив, що ця революція здійснюється під комуністичним керівництвом. Цей кривавий список стає ще більш страшним і жахливим, якщо ми додамо до нього воістину неймовірну кількість масових вбивств, скоєних комуністами. Класичним прототипом цього є Паризька комуна. 1871 року, яку палка зустрів. Мордехей Маркс. Яка в наші дні була прийнята радянськими комуністами в якості моделі більшовицької ставої революції. Встановити точне число жертв жахливо 71-го року. Вже не представляється, можливо. Чекіст Жидовин Белакон провів експеримент, який може змагатися з Паризькою комуною в тому, що стосується кількості пролитої крові, наказавши страти в Криму 60-70 тисяч осіб. Ці страти були здійснені головними чинами з кулеметів міській лікарні Алубки до воріт установу були винесені на ношах і розстріляні 202 хворих і поранених. Цей випадок був офіційно підтверджений у звіті, представленому Женевським комітетом Червоного Хреста. За 133 дні влаштований їм розгулу терору. Жив! Белакон винищив незличену кількість людей імена. 570 з них були переведені в цінних документах. У листопаді 34 року китайський маршал Чан Кайши оприлюднив інформацію про те, що в провинції К'янксі комуністи вбили 1 мільйон чоловік і відібрали все майно в 6 мільйонів. Криваві, які викликають жах події, взяли свої кульмінації в масових вбивствах, скоєних на території радянської Московії, згідно з даними, наданими самим СРСР із урахуванням достовірних джерел, число страчених за перші пять років радянської влади становить приблизно 1 мільйон 860 тисяч чоловік, з яких 6 тисяч вчителів, 8 тисяч 800 лікарів, 54 тисячі офіцерів, 260 тисяч солдатів, 105 тисяч поліцейських, 49 тисяч жандармів. 12 800 чиновників, 355 тисяч представників аристократії, 192 тисячі робітників, 815 тисяч селян. За оцінками радянського статистика Огановського кількість померлих від голоду 21-22 років становить 5 мільйонів 200 тисяч чоловік. Австрійський кардинал, архієпіскоп Монсеньор Ініцер у своєму зверненні за липень 34 року сказав, що в Радянському Союзі від голоду помирають мільйони людей. Під час промови, виголошеної 25 липня 34 року перед Палатою лордів, архієпіскоп Кентерберійський, говорячи про звіти щодо померлих від голоду в радянській Московіті в 33 році, сказав, що їх число коливається від 3 до 6 мільйонів. Що ж ми маємо перед очима повну картину цього страшного і несамовитого масового терору, перед яким мертвих навіть найжахливіші виклади воїн і революції, що мали місце у подобній світової історії. Такою є реальна система кровопролиття, смертей і терору, здійснювана історичними і злочинними політичними маньяками, готовими скопіювати її в кожній країні серед кожного народу тими ж методами терору якщо їм тільки випаде така можливість. У світлі всього цього можна навіть не наводити приклади дисципліни і великодушності, проявлених націонал-соціалістами при здійсненні своїх революційних цілей. Такою є вражаюча жахлива схожість між методами, застосованими двома режимами, які автор вичисленої статті в англійській газеті вважає схожими за основною структурою. Втім, наведені мною факти ще не створюють повну картини. Революції коштують грошей. Пропагандистські кампанії, що проводяться по всьому світу, потребують фінансування фінансувати. І більшовик знаходить необхідно цього кошти у притаманному манері. Влітку 1907 року Коба організував знаменитий терористичний напад на транспорт, який перевозив гроші з Тіфліського держбанку. Жертвою того нападу стало 30 чоловік. Було викрадено 200 тисяч рублів, які потім були видіслані бланку, який перебував в Швейцарії. Вони були потрібні йому на потреби революції. 17 січня 2008 року в Парижі був заарештований жид Валахмеєр, нині відомий як Литвин і колишній головуючий Ради Ліги Націй у зв'язку з причастям до вибуху і пограбування у Тифлисі. Комуністична партія Німеччина організувала і провела в країні ряд грабіжницьких вилазок, а також розкрадання вибухових речовин. З офіційних складів перелік судових справ розглянутих у зв'язку з цим судами Райху Вільми вражає. В ньому місяця 30 злочинів, описаних як великі і надзвичайні події. Сюди слід додати вибухи і підпали, організовані та здійснені без найменшої турботи про життя невинних людей. 16 квітня 25 року в Софійському кафедральному соборі в програмі вибух організований і здійснений більшовиками. У липні 27 року комуністи підпалили Віленський палац правосуддя. На святкування дня народження Леніна 22 січня 30-го року в Москві був підірваний Симонів монастир, заснований ще в 14 сторіччі. У ніч 27-28 лютого 33-го року було підпалено будівлю Берлінського Райхстагу. Як сигнал до збройного комуністичного повстання. Тоді, за допомогою страйків, вуличних боїв і збройних повстань повинна була здійснитися перша підготовча фаза більшовістської революції, застосовані методи однакові у всіх країнах. Ще одним вражаючим доказом цього служить довгий перелік революційних актів. В одному зі своїх пропагандистських видань. Комінтер похвалився, що він організував майже всі страйки, що мали місце за останні роки. Ці страйки переходять в запеклі вуличні бої. А від вуличних боїв до збройного повстання всього один крок. Ось список повстань в хронологічному порядку. Жовтневий переворот 17-го року в Кацапі. Спартаківський заколот в січні 19 го року в Німеччині повстання Макса Хельца в 20-му році в Фоктландії і червоноармійське повстання у тому ж році в окрузі, в окрузі Рур. Повстання в 21-му році в Центральній Німеччині, у вересні 23-го році в Гамбурзі, в грудні 24-го в Ревелі, 23 жовтня 26, го 22 лютого, 27, го і 21 березня 27 го році в Шанхаї в грудні 27 в Кантоні, у жовтні 34 в Іспанії, у квітні 35 на Кубі, в травні 35 на Філіппінах. Основний удар більшовицької пропаганди припадає на Збройні сили держави. Бо більшовики знають, що якщо вони будуть намагатися заручитися підтримкою більшості народу та їм ніколи не здійснити своїх планів. Таким чином, сила це єдина, що їм залишається, однак у будь-якій здоровій державі вони наштовхуються на опір з боку армії. Тому більшовики відчувають собі зобов'язаним вести свою руйніву пропаганду всередині самої армії. Їх завдання підірвати армію зсередини і зробити її тим самим неефективним в якості оплоту від анархії. В Німеччині до приходу до влади націонал-соціалістів існувала тісне співробітництво між радянським шпігунством і тутешними комуністичними організаціями. Іноземний відділ ОГПУ офіційно діяв на війні. Він був особливим представником і керівним. Агентам комуністичного шпигунства. Мета цього шпигунства полягала не тільки в отриманні військових секретів шляхом зради, але і у здійсненні підривної діяльності середньої поліції і армії. Частиною цієї програми був намір викликати бунтівні настрої в рейхсфері і за допомогою зростаючої роботи революційної підготовки підняти повстання солдатів і моряків у німецьких оборонних військах. 3 липня 31 року по грудень 32 року німецькі суди розглянули 111 випадків державної зради. За цими випадками стояла діяльність компартії. Крім того, була виявлена величезна кількість випадків шпігунства зрадницького характеру на промислових підприємствах. Найгрубіший приклад втручання радянських дипломатів у внутрішні справи іншої держави з метою створення у ньому політичних проблем був продемонстрований радянським послом у Німеччині жидом Йофе, який 6 листопада 18 року був змушений покинути Берлін через те, що він скористався дипломатичним кур'єром для перевезення інформаційного підривного матеріалу, який повинен був використовуватися для морального підриву німецької армії та підготовки революції. Так звані революційні фонди використовувався ліпкнехтом здебільшого для закупівлі зброї для німецьких комуністів і частково для виготовлення пропагандистського матеріалу, який поширювався потім всередині армії. 26 грудня 18 року один із представників соціалістів у Рекстазі жит Оскар Кон заявив, що 5 числа попереднього місця він отримав від Йофе 4 мільйони рублів э. німецької революції. Тепер ми розуміємо, що вся ця діяльність мала своєю метою повалення німецького райху шляхом підриву і розкладення німецької армії. У всіх цих актах терору, вбивствах заручників і масових вбивствах, грабіж... грабіжках, підпалах, страйках та збройних повстаннях, шпигунствах і саботажах армії. Ми бачимо відразливу і і повторну гримасу світової комуністичної пропаганди. Ідеї і рух, які використовували настільки низькі і підлі способи для захоплення влади та її утримання, можуть залишитися при владі тільки за допомогою крутійства, наклепу і обману. Це типові методи, які використовувалися більшовізмом у своїй пропаганді. У залежності від обставин вони застосовуються по-різному. Це дає, нам зрозуміти, чому кризи і катастрофи, які відбуваються в інших країнах за межами СРСР, так легко експлуатуються більшовістською пропагандою. При цьому нам говорять, що в Радянському Союзі йде робота по соціалістичному будівництву, яка усунула економічну розруху і створила державу, які немає безробіття. Насправді ж у цій країні існує торговий безлад і промисловий колапс, які просто не піддаються опису в Україні, де немає безробітних вулиці великих міст, переповнені сотнями тисяч, якщо не мільйонами безпритульних дітей та жебраків, у той час, як сотні тисяч інших людей приречені на вигнання і примусову працю. У той час, як у всіх інших країнах, нібито панує капіталістична чи фашистська диктатура, Кацапія є прикладом свободи і демократії. Так нам кажуть, насправді ж ця земля стогне під жидівсько марксистським гнітом, який ні перед чим не зупиниться, тільки аби утриматися при владі. Так звані свобода і права на самовизначення народів, складових Радянського Союзу, виявляються на перевірку процесам спаневолення і викорінення цих самих народів, так зване визволення колоніальних і напівколоніальних народів міжнародним пролетаріатом є, якщо поглянути на нього в істинному світлі кривавим і нещадним прикладом радянського імперіалізму і найгіршого гатунку у самої. Німеччині до приходу нашої влади. Декларація компартії безсоромно змінювалася в залежності від обставин. Спочатку Німеччина була напівколонією, яку принесли в жертву версальським державам, яку тримають у підпорядкуванні за допомогою Ліги націй. Але але коли націонал-соціалістичний рух став користуватися успіхом серед німецького народу, компартія видала програму соціального і національного визволення. Потім вони проголосили пролетарську конфедерацію між Берліном і Москвою, спрямовану проти Версаля та Ліги націй. Сьогодні ж з Парижем і Прагою існує військовий пакт, а СРСР вступив в Лігу націй, яку до нього він так лаяв і називав лігою грабіжників. Так звана заспокійлива політика Кацапського союзу складається на практиці з революційних інтриг, здійснюваних в інших країнах, в безсоромному розпалюванні конфліктів серед різних держав. При цьому СРСР стрімко озброївся, готуючись до загарбницької війни людям з країн Західної Європи розповідають про суспільний лад безподіл на класи. Проте в самій Кацапі існує жорстке розділення між привільованою і незаможною кастами. Радянська пропаганда говорить про рай для дітей з найщасливішою молоддю в світі. В дійсності ж стан справ такий, що в СРСР живуть мільйони незабезпечених дітей, що там існує дитяча праця і навіть смертна кара для дітей. Більшовицька пропаганда брехливо говорить про звільнення жінок комунізмом. Реальність ж така, що інститут шлюбу був повністю скасований. Має місце жахлива дезінтеграція, ліквідація сімейного життя. Що жінок немає роботи і загрозливо зростає проституція. Такого роду режим, при якому теорія та практика знаходяться у волаючому протиріччі, може стояти лише за допомогою брехні і нахабного лицемірства. До 30 січня 33 року всілякий раз, коли за наказом комуністів вбивали якогось робітника, вбивство ставилося в провину націонал-соціалістам. Постійно ходили брехливі чутки про заворушення серед штурмовиків, а чесних німецьких робітників таврували як штрих брехерів. Коли вбили Хорста Веселя, суспільство охопило таке обурення, що комуністам довелося з цим щось робити. Щоб виправдати себе, вони вигадали історію про те, що за цим підлим політичним вбивством нібито стоїть сварка між суперниками, які не поділили коханку коли комуністичні виродки закололи Норкуса, члена Гітлер-Югенду, газета рота Фана безсоромно заявила, що Норкуса вбив нацистський шпігун. Тобто нацисти ніби вбили 17-річного члена своєї партії. Тобто тим самим з'явився привід для заборони німецької компартії в юридичному порядку. Коли вбили Майковського і Гачка. Реакція була аналогічною. Коли націонал-соціалісти викрали злочинну діяльність комуністичної партії в Німеччині, комуністичний інтернаціонал почав вигадувати пропагандистські жахи про націонал-соціалізм. Інспігно... Інсценований судовий процес в Лондоні був покликаний зняти з комуністичної партії всі звинувачення в тому, що стосується підпалу Рейхстагу, і показати, що за цим підпалом стояли провідні націонал-соціалісти. Мертвий член Рейхстагу не міг заперечувати те, що йому брехливо приписувалося. Пізніше, однак, колишні комуністичні лідери зізналися, що в меморандумі не було жодного правдивого слова. Як заявили вони, все було повністю сфальсифіковане, щоб дискредитувати націонал-соціалістів в очах всього світу. Шановні юристи і журналісти, і навіть один англійський лорд опустилися так низько, що дозволили використовувати себе на цьому інсценованому процесі в Лондоні в якості маріонеток як комуністи планомірно ведуть у всьому світі антинімецьку пропаганду. Бо вони прекрасно усвідомлюють, що націонал-соціалісти їх найбільш небезпечний ворог, у числі періодично повторюваних тем цієї комуністичної агітації, розповіді про військові приготування в інтересах німецького імперіалізму підготовка реваншу проти Франції, територіальне придбання за рахунок Данії, Голландії, Швейцарії, країн Балтії, України і, там, і, і, і так далі. Німецький хрестовий похід проти СРСР, розбіжності в партії та уряді, особливо між партією і армією, зростаюче незадоволення мас, вбивства провідних людей Німеччину або замаху на них підготовка інфляції та неминучий повний крах економіки, вбивства і тортури над ув'язненими, релігійне гоніння і всілякий культурний вандалізм. Ці пропагандистські вигадки поширюються за допомогою тисяч каналів і тисяч шляхів. На службу цій кампанії по дискредитації ставиться іноді свідомо, іноді ні. Буржуазна інтелігенція. У всіх європейських столицях існують великі установи по розповсюдженню отрути по всьому світу, а камінтерн падає, надає гігантські субсидії. На підготовку і проведення цієї роботи. Ці організації є постійними центрами занепокоєння серед народів. Вони ніколи не втомлюються створювати труднощі усіма доступними їм засобами. Такою є більшовистська пропаганда, таким є вигляд, який вона приймає і в якому живе, використовуючи обман, наклеп і крутійство, щоб змусити народи підозрювати і ненавидити один одного, поширюючи тим самим загальний стан неспокою. Бо більшовики у Німеччині Існують релігійні розбіжності, викликані глибокими питаннями, пов'язаними з совістю, але вони не мають нічого спільного із запереченням релігії. Ці розбіжності використовуються різними критиками, іноді нешкідливими, іноді злисними, і проводиться паралель між ними та вкрай догматичним атеїзмом більшовицького інтернаціоналу. Для того, щоб зрозуміти абсурдність цієї паралелі, досить буду навести. Низку прикладів з теорії та практики комунізму у програмі Комуністичного інтернаціоналу відкрите чітко говориться про те, що проти будь-якої форми релігії повинна вести себе жальна і планомірна боротьба. Ленін заявив, що релігія це опіум для народу та різновид сивуштого масла. Ці заяви опубліковані в четвертому томі зібрання його творів. На другому з'їзді атеїстів Бухарін заявив, що релігію потрібно знищувати багнетами. Жид Губельман, який під прізвищем Ярославський є головою Союзу воєвничих безбожників СРСР. Зробив наступний вислів. Наш обов'язок знищити всі релігійні концепції світу. Якщо для торжества одного певного класу потрібно знищено 10 мільйонів людей, як у минулі війни, то це повинно бути зроблено. І це буде зроблено. У номері за 6 листопада 30-го року. Щомісячний журнал Безбожник, центральний орган Союзу войовничих безбожників. Надрукував наступне. Ми спалимо всі церкви в світі та зрівняємо всі тюрми з землею. У всіх виховних закладах Радянського Союзу релігійне виховання заборонено, а замість нього буде запроваджено систематичний курс навчання марксистському атеїзму. Дітям до 18 років. Заборона брати участь у релігійних службах та в молитвах. Закон про церкві від 8 квітня 29 року встановив такий стан справ, при якому духовні і релігійні установи позбавлені всіх прав. Все духовенство та їх сім'ї належать до незаможного класу радянських громадян. Тим самим вони автоматично втрачають право на працю і їжу і можуть бути виселені зі своїх будинків у будь-який момент. Така теорія та світова концепція юридичних принципів, що лежать в основі більшовицького атеїзму, і ці принципи невтомно впроваджуються в життя. До 1930 року при радянському режиму був убитий 31 єпископ, 1600 священників і 7 тисяч ченців. Згідно з даними, наявними на 1930 рік, у в'язницях на голодному пайку в тому році перебувало 48 єпископів, 3700 священників і 8 тисяч ченців і черниць. Женевська міжнародна ліга проти третього інтернаціоналу опублікувала дані 6 серпня 35-го року, які говорять про те, що в Мордорі було заарештовано, заслана, або вбито 40 тисяч священників. Майже всі православні церкви і каплиці були або зруйновані, або закриті для богослужінь і перетворені на клуби, кінотеатри комори і тому подібне. До нашого приходу, до влади, атеїстична пропаганда здійснена в Німеччині. Марксистами, яких ми зуміли перебороти, виступила за те жахливе становище, яке я тільки що описав. Одна лише соціал-демократична ліга німецьких вільнодумців. Налічувала 600 тисяч осіб. Комуністична ліга пролетарських вільнодумців. На момент її закриття налічувала 160 тисяч членів. Майже всі інтелектуальні лідери марксистського атеїзму в Німеччині були жидами. Серед них Еріх Вайнерт, Фелікс Абраам, Леві Ленс та інші. На регулярних зборах, що проводяться в присутності нотаріуса, членів, змушу... членів змушували підписувати декларацію про свій відхід з церкви вартістю дві марки. Таким ось чином велася боротьба за атеїзм. З 18 по 33 рік число таких випадків тільки з німецьких євангелічних церков склала в Німеччині 2,5 мільйони. Програму тих атеїстичних товариств щодо статевих питань добре видно з наступних вимог, які публічно висловлюються на їх зборах та розповсюджуються у вигляді лістовок. Повна відміна статей закону, що стосуються покарання за аборт і права безкоштовно робити аборт в державних лікарнях друге невтручання у проституцію. Третє скасування всіх буржуазно капіталістичних приписів щодо шлюбу і розлучення. Четверте необов'язкова реєстрація в ЗАГСі і виховання дітей співтовариством. П'яте скасування всіх покарань за статеве збочення і надання повної амністії всім особам засудженим за статеве злочини. Воістину тут ми маємо справу з методичним божевіллям, мета якого умисне знищення народів та їх цивілізацій і встановлення варварства в якості першої основи суспільного життя. Де шукати тих, хто стоїть за лаштунками цього смертоносного світового руху? Хто придумав все це божевілля? Хто впровадив це в в Московії тепер намагається поширити це і на інші країни. Відповідь на ці питання розкриває справжній секрет нашої антижидівської політики і нашої безкомпромісної боротьби з жидівством. Бо більшовістський інтернаціонал в дійсності не що інше, як жидівський інтернаціонал, саме жид придумав марксизм, саме жид в минулому десятиліттями намагався розпалити світову революцію за допомогою марксизму. Саме жид очолює сьогодні марксизм у всіх країнах світу. Цей сатанизм міг зародитися тільки в мозку кочівника без народу, без раси і без країни і тільки одержимий сатанинською люттю він міг почати цю революційну атаку. Бо більшовізм це не що інше, як грубий матеріалізм, який спекулює основними інстинктами людини. І своїй боротьбі проти західноєвропейської цивілізації використовує самі низькі людські спонукання в інтересах міжнародного жидівства. Теорія, що лежить в основі цього політичного і економічного фанатизму, була розроблена жидом на ім'я Карл Мардахей, сином рабина Стревеса. Різновід її самої теорії виник в мозку іншого жида на ім'я Фердинанд Ласаль. Він був сином жида Хайма Вольсона з Лослау, який змінив своє ім'я спочатку на Лослауер, потім на Лазель і нарешті на Лосаль. Міністром праці Паризької комуни був жид Лео Франкель. Жидівський терорист Карл Коган був другом Маркса. 7 травня 1866 року на Унтер Дер Лінден в Берліні цей Коган вчинив замах на бісмарка, вистріливши в нього два рази. У передвоєнні дні в редакційній колегії Форвардса, друкованого видання німецьких соціалістів, працювало цілих 15 жидів більшість яких згодом стала лідерами комунізму. В Німеччині серед них були Курт Ейзнер, Рудольф Хільфердінг і Роза Люксембург. Під час Великої війни польський жид Лео Йогішес і Роза Люксембург перебували на чолі сил, які намагалися викликати військовий крах Німеччини і подальшу світову революцію 4 серпня 1914 року ще один жит Гуга Хасе, згодом голова ОСПД Незалежної соціалістичної партії Німеччини, зажидає відмовитися від військової позики. 10 листопаду 18 року була сформована рада шести народних представників в яку входили Жит, Хасе і Ландсберг. 16 грудня 18 було проведено перше засідання загального з'їзду робітничих і солдатських рад Німеччини. Головними виступаючими на цьому з'їзді були жиди, Коган Ройс і Хільфердін. Збройні сили Німеччини були представлені 8 армія жидом Ходен Бергам, 4-та армія жидом Левінзоном, військовий округ А, жидом Зікфрідом Марком, військовий округ В, Натаном Мозесом. Якоб Різенфельд представляв Київську групу армії. а Ото Розенберг Касельську групу армії. 31 грудня 18 го року в Берліні було проведено перший з'їзд комуністичної партії, на якому жидівка Роза Люксембург була обрана її керівником імперської конференції Спартаківського руху, що пройшла 29 грудня 2018 року, була формально відкрита офіційним представником радянської кацапі жидом Карлом Радиком Собельсоном в той час, як Роза Люксембург була одним з офіційних доповідачів. У ніч 6 на 7 квітня 19 року після усунення в Мюнхені жида Ейзнера там була проголошена Радянська Республіка. Її очолили жит Ландауер, Толер, Ліппі, Еріх Мюзам і Вадлер. 14 квітня 2019 року в Мюнхені було сформовано другий радянський уряд з жидами Левін, Нісеном, Левіном і Толером на чолі. Берлінська преса німецької компартії контролювалася жидами Майером, Тальхамером, Шолемом, Фрідлендером та іншими адвокатами, які діяли ділі від імені німецької компартії, були жиди Літтен, Розенфельд, Йоахім, Апфель, Ландсберг та інші. Відомий большевік, жид Рафлес пише ненависть царизму до жидів була виправдана, оскільки починаючи з 1860-х років уряду доводилося мати справу з жидами як самими активними членами всіх революційних партій. У 1903 році на другому з'їзді соціал-демократичної робітничної партії Кацапі відбувся розкол, що розділив партії на більшовиків і меншовиків. І в одній, і в іншій партії керівні посади займали жиди. Ними були у меншовиків Мартов, Цедербаум, Троцький, Бранштейн, Дан, Гурвіч, Мартинов, Пікер, Лібер, Гольдман, Абрамович, Рейн, Горєв, Гольдман та інші. У большевиків Бородін, Грузенберг, згодом керівник більшовицького революційного руху в Китаї. На даний момент більшовицький комісар в Монголії, Фрумкін, Ганецький, Фюрстенберг, Ярославський, Губельман, керівник атеїсти-, атеїстичного руху в СРСР у всьому світі. Каменем, Розельфельд, Лашевич, Литвинов, Валах. На даний момент нарком закордонних справ СРСР у минулому голова Ліги націй. Лядов, Мандельштам, Радек, Собельсон, Зіновів Апфельбаум. У 1919-26 роках голова виконкому Комінтерну. Сокольников, Бриллиант, Свердлов, близький друг і соратник Леніна. На початку серпня 17-го року відкрився шостий з'їзд більшовістської партії. Його головуючий комітет складався з трьох кацапів, шести жидів, одного грузина. 23 жовтня 2017 року відбулася історична сесія ЦК Центрального комітету. На ній було прийнято рішення про початок збройного повстання. Для керівництва повстання було створено політбюро і революційний військовий центр. Ці політичні та військові центри більшовістської революції складалася з двох кацапів, шести жидів, одного грузина і одного ляха. В англійських зборах звітів про більшовізм в Кацапі, представленому парламенту в квітні 19-го року під командуванням його власті звіт номер 6 містить наступне телекрама офіцера Фінлі, пану Бальфору, отримана 18 вересня 18 го року. Нижче навоз отриманий нами сьогодні звіт міністра Нідерландів в Петрограді за 6 вересня про обстановку в Мордорі, зокрема про британських підданих і британських інтересах піклування міністра. Я кілька разів зустрічався в Москві з Чечерином і Карахана Караханом весь радянський уряд опустився до до рівня злочинної організації. Більшовики усвідомляють, що їх гра закінчена, їх охопило злочинне божевілля. Небезпека на даний момент настільки велика, що відчуває себе зобов'язаним привернути увагу британського і всіх інших урядів на те, що якщо більшовизму а, в Москві не буде покладено край. Цивілізація всього світу опиниться під загрозою. На мій погляд, негайне придушення большевізму є найбільшим завданням, що стоїть сьогодні перед усім світом, навіть більшим, ніж сама війна, яка все ще триває. І якщо більшовізм негайно же не буде припинений в корені, він обов'язково пошириться в тій чи іншій формі на Європу і весь світ. Так він організований і управляється жидами, у яких немає національності, і чия єдина мета знищити існуючий порядок речей у своїх інтересах. Єдиний спосіб, того якого цієї небезпеки можна уникнути, це колективні дії всіх держав. 13 листопада 1934 року газета Момент, що видається у Варшаві і є одним з провідних жидівських видань у східній Європі. Опублікувала статтю номер 260 В під назвою Лазар Мойсевич Каганович, заступники права рука Сталіна. В цій статті говориться, ця велика людина Лазар Мойсевич. Прийде день, і він очолить країну царів. Його дочка, якій скоро виповниться 21 рік, тепер дружина Сталіна. І він добре до жидів. це Лазар Месевич, так добре мати свою людину на одній з ключових посад. Серед найбільш впливових посадових осіб партії і держави у Верховних Радах СРСР ми виявляємо більш 20 жидів і тільки 17 кацапів у той час, як частка жидів від усього населення СРСР становить лише 1,8%. Народний комісаріат внутрішніх справ, колишній ЧК, ГПУ. Очолює щит Ягода. Головну ролю в комуністичному інтернаціоналі. Генеральному штабі ставої революції грає жит П'ятницький. Керівництво большевістського революційного руху в усіх країнах було і продовжує перебувати в руках жидів. У деяких країнах як Польща та Угорщина жит повністю контролює цей рух. На процесі жидівського комуніста Шмельця в березні 35-го року уповноважений польської поліції Лан... Ландебський, як свідок заявив, що 98 заарештованих у Польщі за звинуваченням у комуністичних інтригах це жиди. Справжній лідер руху по більшовізацію Китаю. Жид, Бородін, Розенберг. На цьому можна закінчити наш звіт. Таким є комунізм без маски. Такою є його теорія, практика і пропаганда. Я пристав неприкритий і врівноважений звіт фактів, зібраних переважно з офіційних джерел. Цей звіт говорить про стан справ. Настільки жахливе обурливе у всіх відношеннях, що будь-яка цивілізована людина має бути і просто приголомшена так зване визволення пролетаріату від капіталістичного гніту є в дійсності найгіршою та найжорстокішою формою капіталізму, яку тільки можна собі уявити. Воно було задумано, приведено в дію та здійснено під знаком поклоніння багатству під впливом матеріалістичної думки, втіленої в міжнародному жидівстві, яке розкидане по всіх країнах земної кулі. Це не соціальний експеримент, це не що інше гігантська система, експропріація та викрадення арістів керівних класів у всіх народів і заміни їх жидівською організованою злочинністю. Люди, що виставляють себе апостолами нововчення, і визволителями людства. І насправді провісниками анархії хау, хаосу в цивілізованому світі. Тут більше не може бути ніяких політичних питань. Цю тему можна судити і оцінювати за політичними правилами або принципами. Це саме справжнє беззаконня під політичною маскою. Більшовизм не треба ставити перед судом свою історію. З ним потрібно мати справу за допомогою стової системи кожної країни. З ним потрібно боротися такими ж нещадними і навіть жорстокими методами, якими він намагається узурпувати владу чи утримувати її в своїх руках. Тут не може бути жодних торгів та переговорів, оскільки загроза небезпеки для Європи занадто велика. Завтра більшовизм може спалахнути серед цивілізованих народів світу і викликати вселенську катастрофу. Ті держави, які укладуть з ним договори, незабаром переконаються на власному досвіді, що вони зовсім не загноздали більшовизм, але опинилися під його під п'ятою. Це можна сказати пророцтво. Не можна сказати, що коментар поміняв свою методу. Він залишається тим, чим був завжди пропагандистською та революційною машиною і відкрито заявляє про свій намір викликати загибель Заходу. Більшовизм це заклятий ворог усіх народів і релігій і взагалі всієї людської цивілізації. Зараз, як і завжди, Світова революція відкрита оголошена мета. У січні 35-го року друковний орган військового комісаріату Червона зірка з радістю навів такі слова Сталіна. Під ленінським прапором пролетарської революції ми будемо переможцями над усім світом а комуністичний емігрант Пік на сьому всесвітньому конгресі Комінтерну, який пройшов 28 липня цього року, сказав тріумф соціалізму в радянській Кацапі одночасно доводить і те, що тріумф соціалізму в всьому світі неминучий. За день до Конгресу Юманіте Вітав його вигуком. Хей, живе Комінтерн, Генеральний штаб світової революції. Переговори з більшовизмом неможливі ні на політичній основі, ні на основі загальних життєвих принципів. Визнання СРСР Сполученими Штатами викликало в самій Америці зростання комуністичної пропаганди, численні страйки і загальне занепокоєння. Військовий пакт між Францією і СРСР незабаром привів до збільшення числа голосів, відданих за комуністів на муніципальних виборах, на яких вони отримали 43 мандати, подвоївши тим самим число мандатів, якими вони володіли до тих пір. У той час, як всі інші партії залишилися в програші. Військовий союз між Чехословаччиною і СРСР привів до саботажу армії і до несподіваного збільшення числа голосів, відданих за комуністів на наступних виборах. Будь-хто, хто уклав угоду з більшовизмом, буде про це гірко шкодувати. Ми жодним чином не збираємося давати вказівки або настанови іншим народам та їх урядам. Ми не втручаємося в їхні внутрішні справи. Ми лише бачимо небезпеку для Європи і гучним голосом попереджаємо про це, щоб усі змогли зрозуміти, наскільки велика ця небезпека. Що ж стосується нас з вами, то ми остаточно перемогли цю загрозу. Вистіне, крім його роботи в Німеччині, найкраще послуга, яку наш фюрер зробив в Європі, так це те, що тут у Німеччині він спорудив бар'єр протиставав більшовизму, зруйнувати який хвиля цього огидного азіатсько жидівського потоку марно намагається. Він навчив нас не тільки бачити в більшовизмі найлютішого ворога всього людства, але і зустрічати його лицем до лиця і трощити його. Замість цієї доктрини він надав нам новий прекрасний і благородний ідеал за визволення всього народу під знаком цієї великої ідеї. Ми вели наші битви і провели наші прапори до перемоги. Цей ідеал дозволив нам позбавити Німеччини від загрози більшовизму і викоренити її раз і назавжди з цього німецького народу. Сьогодні ми знаємо, як боротися з цими підступними силами. Наш народ виробив імунітет до отруту червоної анархії. Він відкинув брехливі і порожні обіцянки з того комуністичної пропаганди. З умінням і старанністю, терплячі дисципліновано він прийшов до вирішення проблем, що випливає з його власної долі. В один прекрасний день історія віддасть фюреру належне за порятунок Німеччини від найстрашнішої смертельної небезпеки за те, що він завдав поразки більшовизму і тим самим врятував всю західну цивілізацію від безодні, що зяла перед нею. Я висловлю надію, що це не нащадки, що це не нащадки визнають велич цього історичного місії, але наші сучасники. І що вони приймуть рішення діяти у відповідності з істинами його вчень. Як вірні віддані солдати фюрера і партії, ми раді, ми раді тому, що стоїмо під його прапорами у вирішальній битві, і коли-небудь знала людська історія. шлюз. До промови Геббельса додається наступна примітка. Чи повторюватимуться майбутньою голодною весною події аналогічні з тими, що мали місце в 33-му році, коли від голоду померла незличена кількість невинних людей в Україні на Поволжі, Північному Кавказі і інших областях. Нижче підписана організація до сьогоднішнього дня Вважали, що питання людства та гуманітарної допомоги повинні розглядатися незалежно від політичних соціальних інтересів. Вони вважають своїм обов'язком з найелементарнішою людською, чисто благодійної точки зору, не мовчати про ці події, але дати знову знову заговорити голосу совісти. Зараді голодуючих і вмираючих людей і для недопущення повторення катастрофи 33-го року вони вимагають повністю прояснити обстановку, прийняти всі необхідні заходи для надання гуманітарної допомоги. Нижче підписана організація, міжрелігійний та міжнаціональний комітет з надання гуманітарної допомоги голодуючим областях Радянського Союзу. Interdenominational and International Relief Committee for the Hunger Areas in the Soviet Union. Міжрелігійна та міжнаціональна кацапська гуманітарна відділ Європейської штаб-квартири з надання церковної гуманітарної допомоги. Interdenominational and International uh, Russian Relief Work of the European Headquarters for Church Relief Action. На ці джерела посилається доктор Геббельс, коли говорить про голод, який існує при більшовістському режимі. Шлюз. Розділ другий. більшовизм в теорії та на практиці. Промова в Нюрнберзі 10 вересня 1936 року на 8 з'їзді Націонал Соціалістичної партії. Ленін батько більшовістської революції відкрито говорив, що брехня не тільки виправдана, але, як виявилося, є найефективнішим знаряддям у більшовицькій боротьбі. Йозеф Геббельс, Нюрнберг, вересень 1990 року. Мій фюрер, ваші високоповажності, мої шановні гості, соратники по націонал-соціалістичної партії. Той факт, що феномен під назвою більшовізм представлений теорією Маркса і втілений у життя радянською кацапською державою, все ще привертає увагу політичних кіл у Західній Європі як теоретичний феномен і як політична дійсність, з якими Цивілізовані люди повинні рахуватися і інтелектуально, і політично. Говорить про повну відсутність розуміння характеру і сутності міжнародного більшовизму. Те, що зветься більшовизмом, не має нічого спільного з тим, що ми маємо на увазі під ідеями і світоглядом в цілому це не що інше, як патологічний і злочинний різновид божевілля, розроблений жидами, що можна легко довести і веденим тими ж жидами, які прагнуть знищити цивілізовані народи Європи і встановити. Е, міжнародний жидівський світовий режим, який підкорить всі народи їхній владі. Більшовизм міг зародитися тільки в жидівському мозку, а стерильний асфальт великих міст. І тільки він один зробив можливим те, що ця річ зросла та поширилась. Його могла прийняти лише та категорія людства, яка морально і економічно була розхитана війною та економічною кризою, яка послідкувала за нею. Ці люди дали більшовизму волю і взяли його, оскільки його злочинна і божевільна доктрина волала саме до них. Можливо, буде зайвим вже в який раз згадувати, що ми, націонал-соціалісти, безжально борючись з цією світовою загрозою з першої ж хвилини нашої політичної діяльності і аж до сьогоднішнього дня не відстоювали ні антисоціалістичні, ні навіть прокапіталістичні інтереси. Наша боротьба проти більшовизму це боротьба не проти соціалізму, а за соціалізм. Наше ставлення зросло з глибокою переконаністю в тому, що справжній, справжній соціалізм можна реалізувати тільки в тому випадку, якщо вдасться покінчити з його молодшим і самим потворним дітищем жидівським більшовизмом. Боротьбу проти більшовизму можна довести до успішного кінця лише той народ, який відкрив нову структуру для свого народницького життя, яка відповідає динамічним цінностям і стандартам ХХ століття, соціалістичну структуру в її національній формі. Середні буржуазні класи всіх без винятку народів виявилися не в силах протистояти йому і не годяться для боротьби з ним. Вони навіть ще не до кінця усвідомили ті принципи, що надихають і направляють більшовизм. У них немає душевних якостей, твердих принципів, політичної віри і моральної сили характеру, без яких протистояти більшовизму просто не можна. І мало що у них немає необхідного розуміння. Так вони ще й намагаються знайти з більшовизмом компроміс кожен раз, коли надається така можливість для того, щоб запобігти ще більшому злу. Однак будь-яка угода, яку буржуазний світ укладає з радикальним більшовизмом, в кінцевому рахунку призведе до перемоги більшовизму над буржуазним світом завдяки закону природи, згідно якому сильний завжди перемагає над слабким. У більшовизму є щонайменше одна явна перевага перед усіма іншими групами, які володіють політичною владою, за винятком тих, що протистоять йому рішуче і безкомпромісно. Він безсоромно мобілізує найнижчих представників роду людського, які зустрічаються серед покидьків будь-якого народу, і які протистоять державі та ідеям, що його підтримують. Це організація, яка складається з найнижчих інстинктів народу і прагне знищити всі продуктивні та цінні елементи раси. Вона, як правило, захоплює групу, що володіє політичною владою, грунтованій та неосвіченій меншості, яка має намір досягти своєї кінцевої політичної мети з допомогою злочинних тактик, незважаючи ні на які кошти але більшовицьку готовність до тактичних компромісів не варто приймати за бажання піти на компроміс у тому, що стосується його принципів. По суті, більшовиць не знає слово компроміс. Якщо він і йде на компроміс, то тільки з однієї єдиної причини з тим, що використовувати його як засіб для захоплення необмеженої влади. Більшовизм, не вагаючись, перерізає горло тим то допоміг йому прийти до влади після того, як він її здобув. Що ж, не дуже привалила перспектива для тих буржуазних політиків з деяких країн Західної Європи, які все ще думають, ніби більшовизм можна позбавити жала з допомогою приборкувачів під назвою Народний фронт. Більшовизм це диктатура гірших. Владу він захоплює за допомогою брехні та підтримує за допомогою сили. Щоб боротися з ним, треба досконало його знати і проникнути в його найпотаємніші секрети. Щоб його знищити, треба мобілізувати найдостойніші сили нації. Бо більшовізм є організацією всього того, що можна звати антирасовими силами народу. Робітничо селянську державу але на обличчі його відображене слово насильства. Кожен сам складає власну думку про більшовизм. У більшості випадків ця думка є продуктом його власної уяви. Потім на допомогу приходить пропаганда і робочі засоби створюють образ більшовизму згідно з менталітетом окремої людини, групи людей чи цілого народу. Все це не справжнє. Тут немає нічого, що ґрунтувалось би на справжньому стані справ. Легко так стається, що представників великої держави починає охоплювати ентузіазм з приводу нового московського метро. На яке в іншому великому місті не звернуть уваги, коли більшовики вітають іноземця звуками його національного гімну, цей іноземець без жодної розумної причини відмовляється від своїх попередніх поглядів на більшовизм і заводить з ним дружбу червоні московські жиди знають, як поводиться з цими простаками. <laughs> Можу собі уявити, як вони глумяться і насміхаються над таким ставленням буржуазного світу, створеного подібним <laughs> шляхом. Таким чином вони затято нас ненавидять тому що ми розпізнали їх і намагаємось зруйнувати до самої основи картину більшовизму, широко переважаючи в Європі. Їхня навість до нас не знає кордонів. Це одна з найкращих і почесних нагород для характеру нашої політичної боротьби. Ми зриваємо з них маску і показуємо світові їх несправжнє обличчя. Як вже було сказано, те уявлення, яке різні народи це створюють про більшовизм, є задуманим результатом більшовистської пропаганди. Чимала частина обманного містецтва полягає, наприклад, у тому, щоб змусити людей повірити в те, що московський уряд не має нічого спільного із Комінтерном. Це ледве чи не сам сама нагла і безсоромна брехня, яку тільки можна собі уявити, оскільки між радянським урядом і комінтерном є тільки відділ управління. Але вважати, ніби одне не залежить від іншого, це все одно. Що стверджувати, ніби націонал-соціалістичний рух не має нічого спільного з націонал-соціалістичним урядом. Більшовицька пропаганда діє на широкому рівні і мета зруйнувати весь світ. Однак у зарубежних країнах і тлумачить помилково. Ті наївні люди, які приймають, як правило, найнаївніші з наївніших, але вони існують і надають певний вплив. Більшовизм на практиці це щось інше. Ось він у всій своїй красі і заперечувати те, що він робить, просто не можна. Шлях його жахливого маршу залити кров'ю. Його мета увергнути увесь світ у безодню хаосу. Це не ще інше, як рішуча спроба іудаїзму підпорядкувати всі народу своєму світу, своєму впливу. Таким чином, боротьба Проти цієї небезпеки є в прямому сенсі цього слова всесвітньою боротьбою. Почалася війна в Рейху і велася на німецькій землі. Адольф Гітлер, історичний вождь цієї кампанії. Ми ж його представники. І отже, апостоли великої історичної місії. Між двома крайнощами ніколи не може бути компромісу. Більшовизм має бути знищений, якщо Європа хоче повернути собі нормальний стан здоров'я. Але жиди прекрасно знають, що саме повинно статися в одному зі, зі своїх останніх намагань. Вони спробували мобілізувати проти Райху всі сили світового співтовариства. Вони хочуть зміцнити свою владу шляхом гарячкової гонки озброєнь в обличчі націонал-соціалістичної Німеччини. Вони бачать постійну загрозу своєму існуванні у Кацапі. Іудаїзм побудував собі будинок, якому, як вони думали, ніколи не буде загрожувати небезпека. Новий буржуазний клас радянської кацапі на 98% складається саме з жидів, шахраїв, аферистів, облудників, інтриганів, і змовників, вітряних і легковажних людей. Ці жиди, що займають нині високі посади, можуть здійснювати свої темні справи у великому масштабі над 160 мільйонами людей. Вони безжальні тирани, у яких немає ніяких принципів совісті і моралі. Вони навісні над людьми, немов якась вселенська кара, мета якої сіяти катастрофу. Я вже підкреслював той факт, що більшовицька пропаганда досить хитромудра, щоб підганяти своє вчення під своїх слухачів. В залежності від ситуації вона може бути радикальною або помірною, коли терорист Дімітров виступає перед комінтерном. Його ставлення вельми відрізняється від того, яке демонструє, демонструє Літвіна, виступаючи в лізі нації. В залежності від обставин, більшовицька пропаганда може бути релігійною або антирелігійною. У більшовиків сутня яка-небудь совість. І для мети, які вони служать, всі засоби знайдуть собі застосування. На світовому рівні ця пропаганда має в своєму розпорядженні складний механізм, що складається з комуністичних осередків різних країн. Досить тільки натиснути кнопку, і цей механізм буде введений в дію. У різних країнах він діє таємно чи відкрита. Горе тому народу, який дає йому працювати в один день. Цей народ буде ослаблений цією бунтівною діяльністю, буде зруйнований. І тільки через те, що цей феномен не сприймали всерйоз. Ми, націонал-соціалісти, перебуваємо в тому щасливому положенні, коли нам не потрібно обирати слова, говорячи про більшовизм. Ми не говоримо мовою таємних кабінетів. Ми говоримо мовою народу. І тому сподіваємось, що народи інших країн нас зрозуміють. Ми маємо привілей називати речі своїми іменами і відчуваємо себе зобов'язаними діяти саме так. Бо світові світові потрібно відкрити очі. Ми не можемо і не повмовчати перед обличчям небезпеки, що загрожує всієї Європі. Народ та їхні уряди повинні самі приймати рішення. Але в той же час права і обов'язок кожного, кого природа наділила даром проникливості та силою самовираження, висловлювати свої думки та переконання, вказувати на прийдешні катастрофи і висловлювати потреби часу. Найсерйозніше Сталін до большевізму рівнозначно загибелі. Таким чином, ми користуємося нагодою і на цьому партійному з'їзді піднімаємо тривогу проти цієї світової небезпеки. Я скористався цією можливістю для того, щоб показати що являє собою більшовизм на практиці, щоб викрити його вчення, так ми зможемо зрозуміти історію наших часів, яку треба вивчити і ніколи не забувати. Отже, ми підійшли до суті справи. Західноєвропейський робітник схильний вважати Радянський Союз пролетарською державою тобто своєю державою. Він думає, що в Кацапі робітничий клас з знищити капіталістичних експлуататорів і встановити диктатуру пролетаріату, що тепер вільні робочі будуть там, будують там свою державу, батьківщину трудящих. Проте творцями марксистського вчені були жиди, такі як Давід Рікардо або Маркс Мордехай. І саме жиди, такі як Ласаль, Вольсон, Адлер, Лімкнехт, Люксембург, Леві та інші організували всі ходящих, сидячи в безпеці, в рекдаторських кріслах, жиди закликали робітників на барикади. Саме жиди, такі як Поль Зінгер, Шиф, Кон та інші, фінансували марксистський більшовизм радянський уряд майже цілком складався і досі складається жидів. В керівних органах немає жодного робітника. Майже всі більшовицькі лідери, розстріляні нещодавно в Москві, були жидами. Тріумвірат, який отримав перемогу в цьому внутрішньожидівському конфлікті і встановив диктатуру над усім радянським союзом складається з Гершеля Єгуди. Ягоди, голови ОГПУ, Лазаря Мойсевича Кагановича, тести Сталіна та наркома шляхів сполучин, Фількенштейна Літвінова, наркома закордонних справ. Усі з яких жиди, що вийшли з гетто. Уряд Радянського Союзу це зовсім не диктатура пролетаріату, а диктатура жидівства над усім іншим населенням. Політичні агітації більшовизму не поступається демагогічна пропаганда в галузі економіці, стверджуючи, що в СССР робочі живе ледь не райським життям. Не так давно, у квітні 32-го року, газета Ротефане у своїй передвиборчій кампанії винесла вимогу. Зупинить зростання зарплат. Зарплату потрібно знизити. Ми вимагаємо 7-годинного робочого дня, 40-годинного робочого тижня і заново підрахованих зарплат. Але ж як насправді? виглядає спран у Кацапській Радянській імперії з 28 по 35 рік. Ціни на хліб зросли з 9 до 75 копійок за кілограм. Місячна зарплата радянського робочого впала на 78,5%, якщо мірити по кількості хліба, яку робочий є спроможен купити. Якщо кацапський робітник хоче заробляти так, щоб йому вистачало на життя. Він повинен працювати згідно стахановській системі, яка настільки підвищила норму над середніми показниками, що масі робітників її ніколи не досягти. У результаті середній кацапський робітник отримає більш низьку зарплату. У 32-му році рота Фана опублікувала розповідь стосовно житлових умов, отриману від одного товариш, який працював у Радянському Союзі. Він писав, що у нього є дві окремі великі кімнати, електрика центрального опалення. А ось яка дійсність. Одна робоча пише в Ленінградську правду комуністичну газету. Ми, тобто я сама, мій маленький півторарічний син, мій брат. І моя сестра, яка страждає від туберкульозу, живемо в одній маленькій і темній кімнаті. Наші скарги, подані в міськом, ні до чого не привели. Ми живемо так само, як і раніше. У цих нестерпимих умовах. Кацапський робітник має витрачати на одну тільки їжу, що складається лише з хліба, щів та каші не менш 75% від загального заробітку. Тому потрібно витратити вдвічі більше середньої зарплати, щоб досягти рівня життя німецького робітника. Добре відомо, більшовицьке гасло обіцяє встановити вільне право на працю. 20 червня 32 року рота фана написала: погляньте на Москву, Ленінград, Баку, Новосибірськ і знайте роботу, хліб і свободу можна отримати лише в тому випадку, якщо ми будемо боротися і підемо за прикладом більшовиків. Та те, як радянських робітників змушують працювати за стахановською системою, можна з повним правом називати рабством. Крім то Радянський Союз заново вів рабство в прямому сенсі слова близько 6,5 мільйонів людей, які працюють у виправно трудових таборах СССР, СРСР живуть як у пеклі, у трьохстах гігантських трудових таборах, Більшовизм вичавлює з цих людей останні краплі праці та енергії. При будівництві Сталінського Каспійського каналу, Біломорсько-Балтійський канал, Біломор канал, загинуло кілька сотень тисяч людей. Будувати канал з такою смертельною швидкістю змушували наступні жидівські керівники ОГПУ Гершель Ягодо, Давідсон Квасницький, Ісааксон, Ротенберг, Гінзбург, Броський, Берензон, Дорфман, Кагнет, Ангер та інші. Іудаїзм тріумфально вимахує батагом на батьківщини пролетаріату. Більшовістська пропаганда хвалиться цим тим, що вона нібито вирвала робітнича селянський клас з позорів капіталістичної експлуатації. Щоб обдурити наївних селян і дістати їхню довіру, більшовики заснували селянський інтернаціонал. У його програмі можна знайти наступну прокламацію. Ми вимагаємо, щоб середнього класу робітників була знята податкова ноша, щоб були зменшені податки. Ми вимагаємо експропріації великої власності яка буде безкоштовно надаватися селянським синам, які зоріють землю. Але давайте поглянемо на справжній стан справ. <clears throat> Зерносховища радянської Кацапі, що колись постачали зерно в Західну Європу, тепер не спроможні прогодувати власне населення. Мільйони людей вмирають з голоду між терористичними апаратами ГПУ і селянами, де жорстока війна Житка Каганович, Ягода і Карл Янович. Іде, що лежить в основі більшовизму, тобто йде повного руйнування і знищення порядності та культури заради дьявольської цілі знищення народів могла народитися тільки в жидівському мозку. Точно так само, як і більшовицька практика з її жахливою жорстокістю, можливо, тільки в тому випадку, якщо нею керують жиди. У відповідності зі своїм характером ці жиди не афішують себе, вони працюють підпільно, а в Західній Європі вони навіть намагаються заперечувати, що мають щось спільне з більшовизмом. Так вони вели себе завжди, і так вони будуть себе вести і далі. Але ми все ж змогли їх розпізнати. І що більш важливо, ми єдиний народ у світі, який має можність говорити всьому людству про цих кривавих злочинців. Ми не страхаємося наслідків і називаємо речі своїми іменами. Колись у Німеччині будь-кого, хто називав жида жидом, саджали у в'язницю. Тим не менш, ми мали сміливість робити це. Навіть зараз світова громадськість часто протестує, демонструючи величну стриманість або навіть награна зобираючи моральне засудження, коли жидів називають, називають жидами, або коли більшовиків називають кривавими злочинцями. Але ми переконані, що в підсумку нам все ж вдасться відкрити очі для світової громадськості, і вони побачать справжнє обличчя жидівства і більшовизму точно так само, як нам вдалося переконати Німеччину щодо небезпечної паразитичної сутності цього народу. І ми не втомимося підкреслювати цю страшну небезпеку і звертатися до всіх людей, які переживають жахливі кризи і перевороти. Кажуть, у всьому винні жиди, у всьому винні жиди. Не це звинувачення буде подібне Батагові перед обличчям жидів, спотворених ненавистю. Спроба сховатися під демократичне маскування їм також не допоможе. Цей метод є занадто хитро мудрим, щоб розумні люди змогли підпасти під його дію. Цей виверт працює тільки у випадку з інтелектуальними карликами. Вони вітають навіть гасло тому, що воно дозволяє їм вести боротьбу, ухиляючись від прийняття рішень. У цієї так званої більшовицької демократії, яка згідно деяким французьким і англійським газетам, нібито є прототипом і дзеркальним відображенням так званої націонал-соціалістичної диктатури. Руки полікать в крові, терорі та вбивствах раз у кілька років. Більшовицькі деспоти урочисто проголошують це заїжджене гасло всякий раз, коли вони відчувають необхідність зарекомендувати себе в Європі після чергового періоду нелюдського терору. Відразу ж після цього комуністичне бюро пропаганди починають поширювати чутки і роздувати порожні обіцянки про те, що буде прийнята нова конституція, що в Кацапі буде введено загальне виборче право і тому так далі, і тому подібне. Всі ці обіцянки. Звичайна брехня, гра на короткій пам'яті його розвісній розумовій інертності недалеких інтелектуальних карликів. Насправді більшовизм є самим похмурим царством крові і терору, яке коли-небудь бачив світ задумали його жиди для того, щоб владу вже не можна було вирвати з їх рук. І саме жиди панують у ньому. Ми, націонал-соціалісти, для того, щоб обґрунтувати та консолідувати нашу національну владу. Знову і знову, мало не кожен рік, зверталися до народу шляхом загальних виборів, на яких дотримуються закони таємного голосування. Більшовизм вже говорить про народ і робітничу селянську державу, але на обличчі його відображено одне слово насильство. Кожен сам складає власну думку про більшовизм. У більшості випадків ця думка є продуктом його власної уяви. Потім на допомогу приходить пропаганда і робочі засоби створюють образ більшовизму згідно з менталітетом окремої людини, групи людей чи цілого народу. Все це насправжнє. Тут немає нічого, що ґрунтувалося би на справжньому останні справ. Легко так стається, що представники великої держави починає охоплювати ентузіазм з приводу нового московського метро, на яке в іншому великому місті не звернуть уваги. Коли більшовики вітають іноземця звуками його національного гімну, цей іноземець без жодної розумної причини відмовляється від своїх предіх поглядів на більшовизм і завод з ним дружбу. Червоні московські жиди знають, як поводити з тими простаками. Можу собі уявити, як вони глумяться, насміхаються над таким ставленням буржуазного світу, створеного подібним шляхом. Таким чином вони затято нас ненавидять, тому що ми розпізнали їх і намагаємося зруйнувати до самої основи картину більшовизму широко переважаючи в Європі. Їх ненависть до нас не знає кордонів. Це одна з найкращих і почесних нагород для характеру нашої політичної боротьби. Ми зриваємо з них маску і показуємо освітам їхнє справжнє обличчя. Як вже було сказано, те уявлення, яке різні народи і нації створять про більш... про більшовизм, є задумано... задуманим результатом більшовицької пропаганди. Чимала частина обманова мистецтва полягала, наприклад, у тому, щоб змусити людей повірити в те, що московський уряд не має нічого спільного з комінтерном. Це ледве чи не сама нагла і безсоромна брехня, яку тільки можна собі уявити, оскільки між радянським урядом і комінтерном є тільки відділ управління. Але вважати, ніби одне не залежить від іншого, це все одно, що стверджувати, ніби націонал-соціалістичний рух не має нічого спільного з націонал-соціалістичним урядом. Більшовицька пропаганда діє на широкому рівні. І мета зруйнувати весь світ. Однак у зарубіжних країнах її тлумачать помилково. Ті наївні люди, які її приймають, як правило, най, найнаївніші з, най, з найнаївніших. Але вони існують і надають певний вплив. Більшовизм на практиці це щось інше. Ось він у всій своїй красі і заперечують те, що він робить, просто неможливо. Шлях його жахливого маршу золоти кров'ю, мета увернути весь світ у безодню хаосу. Це не що інше, як рішуча спроба іудаїзму підпорядкувати всі народи світу у своєму впливу. Таким чином, боротьба проти цієї небезпеки є в прямому сенсі цього слова всесвітньою боротьбою. Почалася вона в Дойчланді і велася на німецькій землі. Адольф Гітлер, історичний вождь цієї кампанії. Ми ж його представники і, отже, апостоли великої історичної місії. Між двома крайнощами ніколи не може бути компромісу. Більшовизм має бути знищений, якщо Європа хоче повернути собі нормальний стан здоров'я. Але жиди прекрасно знають, що саме повинно статися. В одному зі своїх останніх намагань вони спробували мобілізувати проти Німеччини всі сили ставого співтовариства. Вони хочуть зміцнити свою владу владу шляхом гарячкової гонки озброєнь в обличчі націонал-соціалістичної Німеччини. Вони бачать постійну загрозу своєму існуванню. У Росії іудаїзм побудував собі будинок, якому, як вони думали, ніколи не буде загрожувати небезпека. Новий буржуазний кляс радянської радянського мордора на 98% складається саме з жидів. Шахраїв, аферистів, облудників, інтриганів і змовників вітряних і легковажних людей. Ці ж що займають нині високі посади, можуть здійснювати своє темні справу у великому масштабі над 160 мільйонами людей. Вони безжальні тирани, у яких немає жодних принципів совісті і моралі. Вони нависли над людьми, немов якась вселенська кара, мета якої сіяти катастрофу. Я вже підкреслював той факт, що більшовицька пропаганда досить хитромудра, щоб підганяти своє вчення під своїх слухачів. В залежності від ситуації вона може бути радикальною або помірною. Коли терорист Дімітров, це мається на увазі Очольник Болгарії кому свого часу мавзолей побудували в Софії. Виступає перед комінтерном, його ставлення вельми відрізняється від того, яке демонструє Літвінов, виступаючи в лізі нації. В залежності від обставин більшовицька пропаганда може бути релігійною або антирелігійною. У більшовиків геть відсутнє яке-небудь сумління. І для мети, якій вони служать, всі засоби знайдуть своє собі застосування. На стовому рівні ця пропаганда має в своєму розпорядженні складний механізм, що складається з комуністичних осередків різних країн. Досить тільки натиснути кнопку І цей механізм буде введений в дію. У різних країнах він діє таємно чи відкрито. Горе тому народу, який дає, дає йому працювати. В один день цей народ буде ослаблений цією бунтівною діяльністю, буде зруйнований. І тільки через те, що цей феномен не сприймали всерйоз. Ми, націонал-соціалісти, перебуваємо в тому щасливому положенні, коли нам не потрібно брати слова, говорячи про більшовизм. Ми не говоримо мовою таємних кабінетів, ми говоримо говоримо мовою народу. І тому сподіваємося, що народи інших країн нас зрозуміють. Ми маємо привілей називати речі своїми іменами і відчуваємо себе зобов'язаними діяти саме так. Бо світові світові потрібно відкриті очі. Ми не можемо і не повинні мовчати перед перед обличчям небезпеки, що загрожує всій Європі. Народи та їхні уряди повинні самі приймати рішення, але в той же час право і за кожного, кого природа наділа даром проникливості та силою самовираження, висловлювати свої думки та переконання, вказувати та на прийдешні катастрофи висловлювати потреби часу, несерйозне ставлення до більшовизму, рівночасна загибелі. Таким чином ми користуємося нагодою і на цьому партійному з'їзді піднімаємо тривогу проти цієї ставої небезпеки. Я скористався цією можливістю для того, щоб показати, що являє собою більше виз на практиці, щоб викрити його вчення, так ми зможемо зрозуміти історію наших часів, яку треба вивчати і ніколи не забувати. Отже, ми підійшли до суті справи. Західноєвропейський робітник схильний вважати Радянський Союз пролетарську державу, тобто своєю державою. Він думає, що в Мордорі робітничий клас зміг знищити капіталістичних експлуататорів, встановити диктатуру пролетаріату, що тепер вільні робочі будують там свою державу, батьківщину трудящих. Проти творцями марксистського вчення були жидеї, такі як Девід Девід Рікардо або Маркс Мордехей. І сама Е, жиди, такі як Ласаль, Вольфсон, Адлер, Ліпкнехт, Люксембург, Леві та інші, організували всі рухи трудящих, сидячи в безпеці, в редакторських крістах жиди закликали робітників на барикади. Саме жиди, такі як Поль Зінгер, Шиф, Кон та інші, фінансували марксистський більшовизм. Радянський уряд майже цілком складається і досі складається з жидів. В керівних органах, органах немає жодного робітника. Майже всі більшовицькі лідери, розстріляні нещодавно в Москві, були жидами. Жодного робочого серед них не було. Тріумвірат, який отримав перемогу в цьому внутрішньо жидівському конфлікті і встановив диктатуру над усім Радянським Союзом, складається з Гершеля і Гуди, Ягоди, голови е, ОГПУ, Лазера Мисевича Гановича, Тестя Сталіна та наркома шляхів сполучень, Фінкельштейна Літвінова, наркома е, закордонних справ, усі з яких жиди, що вийшли з вийшли з гето, уряд Радянського Союзу, це зовсім не диктатура пролетаріату, диктатура жидівства над усім іншим населенням. Політична агітація більшовизму не поступається демагогічна пропаганда в галузі економіки. Стверджується, що в СРСР робочі живе ледь нерезким життям. Не так дивно давно, у квітні 32-го року, газета Ротефано у своїй передвиборчій кампанії винесла вимогу зупинити зростання зарплат. Зарплати потрібно знизити. Ми вимагаємо 7-годинного робочого дня, 40-годинного робочого тижня і заново підрахованих зарплат. Але ж як насправді виглядає стан справ у радянському Мордорі? З 28 по 35 рік ціни на хліб зросли з 9 до 75 копійок за кілограм. Місячна зарплата радянського робочого впала на 78,5%, якщо мірити по кількості хліба, яку робітник є спроможним купити. Якщо кацапський робітник хоче заробляти так, щоб йому вистачало на життя, він повинен працювати згідно стахановській системі, яка настільки підвищила норму над середніми показниками, що маса робітників ніколи не досягти. У результаті середній кацапський робітник отримає більш низьку зарплату. У 32-му році рота ФАН опублікувала розповідь стосовно житлових умов, отриману від одного товариша, який працював у Радянському Союзі. Він писав, що у нього є дві окремі великі кімнати, електрика, центральне опалення. А ось яка дійсність. Одна робоча пише в Ленінградську правду комуністичну газету. Ми, тобто я сама, мій маленький півторарічний син, мій брат, моя сестра, яка страждає від від туберкульозу, живемо в одній маленькій темній кімнаті. Наші скарги, подані міськом, ні до чого не привели. Ми живемо так само, як і раніше, у цих нестерпних умовах. Кацапський робітник має витрачати на одну тільки їжу, що складається лише з хліба, щів та каш не менше 75% від загального заробітку. Йому потрібно витратити вдвічі більше середньої зарплати, щоб досягти рівня життя небеського робітника. Добре відоме більшовицьке гасло після становити вільне право на працю. 20 червня 32 року рота Фана написала. Погляньте на Москву, Ленінград, Баку, Новосибірськ і знаєте, роботу хліб і свободу можна отримати лише в тому випадку, якщо ми будемо боротися і підемо за прикладом більшовиків. Те, як радянських робітників змушують працювати за стахановською системою, можна з повним правом називати рабством. Крім того, Радянський Союз заново вів рабства в прямому сенсі цього слова. Близько 6,5 мільйона людей, які працюють у виправна трудових таборах СРСР, живуть як у пеклі. У 300 гігантських трудових таборах більшовизм вичавлює з цих людей останні крапи, краплі праці та енергії. При будівництві Сталінського Каспійського каналу, Біломорського балтійського каналу, Біломор каналу загинуло кілька сотень тисяч людей. Будувати канал з такою смертельною швидкістю змушували наступні жидівські керівники ОГПУ Гершель, Ягода, Давідсон, Квасни, Квасницький, Ісаксон, Ротенберг, Гінзбург, Бродський, Берензон, Дорфман, Кагнер, Ангер та інші. Іудаїзм тріумфально вимахує батагом на батьківщині пролетаріату. Більшовицька пропаганда хвалиться тим, що вона нібито вирвала робітничо селянський клас з позорів капіталістичної експлуатації, щоб обдурити наївних селян і дістати їхню довіру. Більшовики заснували селянський інтернаціонал. У його програмі можна знайти наступну прокламацію. Ми вимагаємо, щоб в середнього класу робітників була знята податкова ноша, щоб були зменшені податками. Вимагаємо експропріація великої власності, яка буде безкоштовно надаватися селянським синам, які зорюють землю. Але давайте поглянемо на справжній стан справ. Зерна сховища радянського Мордора, що колись постачали зерно в Західну Європу, тепер не спроможне прогодувати власне населення. Мільйони людей вмирають з голоду між терористичними апаратом ГПУ і селянами, йде жорстока війна. Жидеї Каганович Ягода і Карл Янович Бауман провели насильницьку колективізацію селян, що забрали життя понад 15 мільйонів селян і членів селянських родин. Головним десятинам селянської політики, проведеної більшовиками, став терористичний закон від 7 серпня 32 року, який за будь-який проступок, вчинений селянином, передбачає смертну кару 10 років колонії сурового режиму або кілька років промислової праці, втілюючи в життя цей закон. Жидобольшевізм зловжива навіть стосунками між батьком та дитиною. Так і звісті за 28 травня 1934 року повідомляють про те, як одна дівчина донесла свого батька, який приховав зерно, збиране колгоспом. Згідно з драконівським законом, її батько був засуджений до смертної кари. Дитина ж за свій чинок отримала офіційне привітання. В Німеччину до приходу до влади націонал-соціалістів Комуністична партія висувала такі вимоги у своїй програмі для солдатів. Пункт 12. Усунення всіх небажаних осіб в командуванні. Пункт 20. Скасування наказу жити в казармах. Гаслами були звільнення від сліпої покори і демократизація армії. Незабаром після встановлення більшовицької диктатури в Кацапі була введена примусова мобілізація трудящих ті, хто відмовлявся підкорятися цьому закону, розстрілювали або відправляли в криваве катівні ЧК. Замість добровільної народної міліції було встановлено центральне авторитарне командування і залізна пролетарська дисципліна. Насильно покликаних новобранців інтернували в казарми, були введені вкрай суворі закони, запроваджені військовий привод суди. З товаришів командирів була обрана вся армійська аристократія, включаючи лейтенантів капітанів і так далі, аж до червоних маршалів. Радянський жит Рабинович цинічно зізнався, що фальшива демократизація армії була всього лише вивертом для набуття контролю над армією. Ще одне більшовицьке гасло, яке багато хто вірить, це емансипація жінки. Мовляв, жінка повинна бути звільнена від домашнього тягаря і поставлена в рівні умови з чоловіком. 1924 році з'їзд коментарно відкрито постановив, революція не має сили, поки залишається сім'я і сімейні умова. Однак у практичному управлінні СРСР справді сутність цієї так, такої звеличувальної емансипації жінки виражається в тому, що жінки, не маючи права звернутися допомогою, змушені коритися і підкорятися самовільним вимогам чоловіків. І щоб заробити собі на життя, їм доводиться займатися важкою фізичною працею, крім того, трудових таборах, які мають страшну репутацію. Жінки складають більше мільйона чоловік. Більшовицька пропаганда стверджує також, що жінка звільнена від тягаря дивитися за своїми дітьми. І тепер це завдання бере на себе саме радянська держава. У той же час офіційна партійна преса змушена визнати, що армія безпритульних та неповнолітних злочинців неухильно зростає. Особливим важливим закликом в системі большевістської пропаганди є вимога скасувати юридичну заборонені аборти. Практика абортів безперешкодно триває ось уже 18 років та й отримала настільки широко поширеність, що тепер радянські керівники були б раді знову заборонити аборти. Що стосується положення жінки в суспільному устрою, то тут більшовистська пропаганда досягає верху запоморочено, заявляючи, що при буржуазному суспільному ладі проституція є необхідним злом, але становленням комунізму вона зникне назавжди. Насправді, насправді ж ні в одній країні світу проституція не є настільки розповсюджена, як в СРСР. Навіть щоб просто утриматися на роботі, жінки-робітники змушені підкорятися хтивим бажанням своїх начальників. Саме в прямому сенсі цього слова жінки в раю для жінок служать і вільною здобичю для <clears throat> радянських сутеньорів жидів. Службова поїздка здійснена французьким статистиком Еріо. Під час голоду 33-го року слугує особливо яскравим прикладом того, як радянська пропаганда обманює недалеких політиків західнього лібералізму. У цьому зв'язку Нью-Йоркська жидівська газета Форвард, яку ніяк не можна заподозрити в симпатії до нацистів, заявила наступне. За день до прибуття делегації все населення Києва було зігнано в дві години ночі на прибирання головних вулиць. 10 тисяч рух гарячково працювали, щоб надати європейського вигляду брудному і запущеному місту. Всі центри з надання допомоги і всі кооперативні магазини були закриті. Черги були заборонені, значна армія жебраків, голодних і безпритульних була прибрана. Міліціонери на випущених конях роз'їжджали по дорогах, а в гривні в риви їх коне були вплетені біли стрічки. Набачено видовище для Києва як досі, так і після. Однім з головних знарядь в арсеналі більшовицької пропаганди є заклик до скасування армії, вимога про повне і всебічне роззброєння. Так, наприклад. <coughs> Так, наприклад. Так, наприклад, НКП, німецька комуністична партія, під гаслами ні війні та усі на боротьбу за озброєнням <coughs> зажадала проведення плебесіди з наступного пункту. Будівництво дредноутів і крейсера всіх типів забороняється. А в лютому 32-го року жит Фінкельштейн Літвінов скористався випадком на одній з незлічних женевських конференцій, щоб підтримати перед усім світом принцип повного роззброєння. На сьогоднішній день в цих методах обману нічого не змінило, не, зміни, не змінилося. Цю заяву було підкреплено, що не є зроблена тим же Літвином у липні минулого року, коли він заявив, що повне роззброєння є максимальною гарантією світу. Такою є більшовицька пропаганда, якою ж дійсність. Чисельність Червоної армії в мирний час складає 2 мільйони людей внаслідок зниження призовного віку військового зобов'язання. Сюди слід також додати резервістів, число яких становить 9-10 мільйонів чоловік. Таким чином, у разі війни вони зможуть мобілізувати 11 мільйонів чоловік. А якщо додати сюди практичний період часу, то і зовсім 14 мільйонів. У разі війни Червона армія зможе виставити 160-180 піхотних і 25 кавалерійських дивізій. Нещодавно червоний маршал Тухачевський оголосив про збільшення танкових військ на 2475%. Потужність червоних військово-повітряних сил обчисляється 6 тисячами літаками. Літаки першої лінії діляться на 3100 важких і легких бомбардувальників, літаків розвідників та 1500 винищувачів бомбардувальна зброя переважає над усіма іншими. І це доводить, червоні ВПС це насамперед зброя атаки. Ідея полягає в тому, що в разі війни літаки, бомбардувальники зможуть зробити несподіваний напад. Перш ніж країна, що піддалася нападу, буде мати час до організації оборони. Точка зору радянських стратегів така, що наступна війна почнеться без попереднього оголошення війни. Крім того, далеко не всім відомо, що СРСР володіє найбільшим підводним флотом у світі. Агресивний суд Червоної армії підтверджується агресивною стратегією керівників. Один з найбільш солідних зразків ефективності радянського режиму це явна правильність переможної більшовицької революції у світовому масштабі згідно Тухачевському, який заявив, більшовизм буде намагатися за допомогою грубої сили охопити весь світ своїм безпе... безпосереднім впливом. Сам головним засобом його буде військова міць. А зараз саме неймовірно, незважаючи на це явно імперіалістичний тип озброєнь, більшовицька пропаганда донині наполягає на тому, що Москва дотримується політики миру. СРСР не бажає розширювати свою територію. Він завжди там, де потрібно захищати і підтримувати мир. Ось яку брехню кидає Літвіна в обличчя всьому світу. А лідер французьких комуністів Торес заявляє в «Юманіте» наступне: Намі було показано, що мирні цілі не віддільні від політики Радянського Союзу. У разючому контрасту з цією систематичною кампанією брехні обману знаходиться політичний наступ за допомогою військових пактів. Під гаслами колективної безпеки останні були укладені 2 травня 35 року між Москвою і Парижем і 16 травня 35 року між Москвою і та Прагою. Не так давно мер Сен-Дені Жак Доріо, в минулому комуніст, а нині керівник французької народної партії, партії популяре Францис описав мету франко-більшовицького військового пакту наступними словами. І коли вони спрямували, сформулювали це з усією прямотою, коли Кашен стане президентом республіки, Торес прем'єр-міністром, а Пері міністром закордонних справ за наказами, отриманими з Москви, вони розпочнуть війну проти Дойчланда і тим самим забезпечить свободу для СРСР на його західному фронті точно так само йдуть справи і випадку з військовим пактом між Москвою та Прагою. 15 грудня 35 року радянський льотчик, член Компартії, зробив у зв'язку з цим наступну заяву представнику французької газети Грінгюре. Будівництво аеродромів по сусідству з Прагою і в прикордонних районах було б для нас ідеальним ходом. Для цих точок знадобиться тільки половина літаків, потрібна тільки половина палива. Отже, ми змогли б нести додаткові 3 тонни вибухових речовин. Між тим, на Чехословацькій території було споруджено велику кількість цих червоних аеродромів. Нещодавно їх число досягло 36 словенський денник, газета, що видається в Пресбурзі, і е, контролює, контрольована прем'єр-міністром. Е, Чехословаччини зробила приголомшливе зазнання. Якщо аеродроми призначаються для захисту держави, то тоді на них, звичайно, вже не будуть пасти гусей. Вони стануть притулком для тих наших друзів, які визнають їх придатними для використання захисту. Іншими словами, ці 36 аеродромів повинні стати стартовими точками, з яких червоні бомбардувальники будуть атакувати Європу. Це становить велику небезпеку. Доказ цьому той факт, що червоні бомбардувальники зможуть подібним чином досягти самих головних стратегічних точок Західної Європи менш ніж за годину і знищити їх. Так, наприклад, Заябас Червоної армії, розташованих на території Чехословаччини, до Дрездена можна долітити за 20 хвилин, до Хемніця за 11 хвилин, до промислового Селеського регіону за 9 хвилин, до Берліна за 42 хвилини, до Відня за 9 хвилин, до військових заводів у Штайрі за 17 хвилин, до виробничого району Штірі за 27 хвилин. За 6 хвилин червоні літаки зможуть досягти Будапешти, перетворити його в купу пилу і попелу. Такою є суть більшовицької політики миру. У минулому році з цієї ж трибуни дивиться розділ перший комунізм без маски. я наводів точні цифри про те, скільки священників було вбито в Мордорі і вказував на небезпеку того, що дані події можуть повторитися і в інших країнах. Однак церковні коло зарубіжних країн пропустили це попередження повз вухо. Вони наївно заявили, що більшовик змінився, що в майбутньому він буде гарантувати свободу від на релігійних обрядів для всіх конфесій. Між тим події в Іспанії більш ніж виразно показали, що я був правий у всіх районах, де діє мадридський уряд, більш немає жодної діючої церкви. Так пише Діаріо де ла Маріна. Е, а католицька церква офіційно оголосила, що в одній тільки Барселони було вбито 250 священників, було знесено кілька церков. Такої релігійна свобода при більшовиках. Для того, щоб виглядати нешкідливим і буржуазним очам західної демократії, більшовицькі дипломати не планувалися скопіювати звички і поведінку солідних персон. Нехай навіть ця зміна змусила, змусила їх трохи попотити. Однак для нас, коли ми чудово знаємо більшовицькі прийоми, бачите те, скільки політиків у Західної Європи у всьому іншому навчата таких розумних, думаю, що більшовізм відмовився від свого плану з того революції, тому що його дипломатичні представники ходять тепер у фраках із білими комерцями. Просто смішно. Однак жидівським правителям СРСР цієї показухи недостатньо для того, щоб надати остаточний доказ своєї непорочності. Більшовизм забезпечить себе Конституцією. У цій Конституції декларується право на освіту, в той час як 40% населення не вміє читати і писати. У тій же Конституції згадується про свободу слова і друку. І це Україна, де все, що відхиляється з офіційної точки зору, заправноване жидівськими диктаторами, карається смертю, як ми переконалися на прикладі процесу троскістів. Ця ж, ця, ж, ця ж система говорить про недоторканість особи та житла та права на. Не розкри на нерозкриваність поштової кореспонденції. Це при тому, що щодня чекісти заарештовують тисячі розгублених людей, яких вони розстрілюють або депортують. Народний фронт, заснований комуністами у Франції, бореться за захист демократичної свободи, збереження і розповсюдження. Це слова Тореза, лідера партії. Народний фронт прийшов до влади в Іспанії. Демократична свобода виражається там у заповненні з Мадриди і Барселони арешт і розстріл усіх, хто не є комуністом. Подібним чином в одному тільки Мадриді було вбито вже 7 тисяч осіб. Фраза свободи і права людини є улюбленим гаслом комуністів. Їхній революційний гімн надає для неї першорядні місця в своєму тексті. Але ось вам рядки з одного листа з СРСР, які дають зрозуміти, якими там є реальні справи з свободою і правами людини. У цьому листі, підписаному 10 серпня 1935 року. Говориться, потім кілька солосіб, оголошених поза законом, заштовхали в порожні і напалювані товарні вагони, як якихось тварин. Доставити їх було наказано до Каспійського моря або в Сибир. Один з комуністичних керівників сказав нам: подихайте на дорогах і в полях. Ми не можемо вбити вас всіх, але ви все одно здохнете в каналах. У листі, підписаного 7 червня 35 року, говориться, скоро ще знову починається криза, але ми сподіваємося, що події 32-33 років більше не повторяться, коли за рік померло майже 8% депортованих. 16 листопада 17 року в декреті про права національності Ленін пообіцяв, що народам колишнього царського режиму буде надана автономія. Але як же насправді виконується обіцянка даної даної цим національності? 27 квітня 2020 року Червона армія захопила Азербайджан. У листопаді ж е, року вони захопили Україну, а 3 грудня Вірменія. А 25 лютого 2021 року молоду Грузинську республіку. Це після того, як роком раніше Москва підписала договір про визнання їх територіальної недоторканості. У Інгрії і Жорській землі, частині сучасної Лінградської області, фінське населення систематично знищується. З 29 по 31 рік 18 тисяч фінів було заслано в Сибир. Навесні 35 року та ж доля спіткала ще 9 тисяч чоловік. Зовсім недавно, два місяці тому, влада СРСР прийняла рішення висловити з рідної землі ще 28 тисяч осіб. У польсько-радянському прикордонному окрузі навесні цього року 18 тисяч селян німецької національності були переселені. У вагоні для перевезення худоби за штовхалі по 80-90 осіб і відправили до Сибиру. В минулому році 4 тисячі карелів було заслано до Центральної Азії та 3 тисячі до Уралу, де понад 15 50% з них не витримало нелюдських умов проживання і праці. У серпні 27 року комуністична пропагандистська машина розповсюдила по всьому світу декларацію проти Сако і Ванцетті. За допомогою мільйонів лістівків і газет комуністи провали в зарубіжних країнах кампанію за скасування смертної кари. Але як ідуть справи в самому Радянському Союзі? В одній тільки 58 статті Кримінального кодексу описується 14 різних правопорушень, за які належить смертна кара. Порівняйте це з сучасним ЗДА, які змусили всю Європу скасувати смертну кару, у тому числі для педофілів та маніків вбивств, в той час як у самих ЗДА існують аж 4 види смертної кари. А законом від 7 квітня 35-го року смертна кара була введена навіть для неповнолітніх. В одному навчальному закладі голодуючі діти часто говорили, як добре жилося в колишні часи. Цього було достатньо, щоб звинувати їх за 58 статтєю. В результаті чекісти розстріляли 10 дітей у присутності їхніх товаришів. В одній газеті газетній статті радянський прокурор Вишинський з радістю і Задоволення відзначає першу річницю прийняття закону про смертну кару для неповнолітніх. Це все незаперечні факти, які підтверджуються наочними документами, що мають походження переважно з радянських джерел рік тому на сьомому партійному з'їзді в Нюрнберзі. Я попереджав, що можливі наслідки сьомого конгресу комінтерну що проходив з 25 липня по 21 серпня 35 року. Світова громадськість, однак, на це ніяк не відреагувала, продемонструвавши нерозуміння важливості сказаного мною. Нерішучі домосіди визнали наші пророцтва перебільшеними ми і вирішили, що на них не варто звертати особливо уваги. Що ж, дозволю собі повторити деякі з пропозицій, зроблених на конгресі коментарів на прийнятті на, на ньому та прийняти на ньому план, а також розповісти вам про події, які відбулися після нього і мали місце в різних країнах. Дімітров, уповноважений агент радянської диктатури, якому було доручено здійснити стову революцію, заявив буквально наступне: зі Сталіна на чолі! Наша політична багатомільйонна армія може і повинна подолати всі труднощі, повністю усунути всі перешкоди зрівняти фортецю капіталізму з землею і домогтися перемоги соціалізму в усьому світі. А ось інші висловлювання того ж Дмитрова. Пролетаріат ось то справжній господар світу. Господар, який буде правити завтра, потрібно надати йому це історичне право. І в кожній країні земної кулі він повинен взяти свої руки. Скіпетр влади. Не варто думати, ніби колесо історії може повернути назад. Ні. Колесо історії крутиться і буде обертатися у бік Всесвітнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік до повного завоювання соціалізмом усього світу. Такою є програма щодо здійснення СТВ революції висунута цим болгарським терористам. Про те, як вона провадиться в житті, кажуть голі факти. Після конгресу у різних країнах світу відбулося більше ста комуністичних повстань. Серед них у повстання в Бресті і Тулоні у серпні 35-го року з безліччю вбитих у Лемберзі 18 квітня 36 року з 10 убитими в Салоніках 10 травня 36 року з більш ніж 100 убитими. Ці заплановані збройні повстання стрясали цілі країни протягом кількох тижнів. У листопаді 35 року в Пернамбуку, Бразилія, в січні 36 року в Буенос-Айресі, в березні 36-го року в Іспанії. Крім того, вдалося зірвати 6 проб здійснення революції, у тому числі у грудні 35-го року в Уругваї, у лютому 36-го року в Парагваї та в тому ж місяці в Чилі. Мало місця 62 великих підпалу, у тому числі в китайському Ланчжоу, коли загинуло одна тисяча людей. була скоєно 54 збройних нальотів і розрабовано 78 складів вибухових речовин, у залі складності більшовицькі бандити принесли на вівтар перемогу 3041 людину. Ось ще кілька прикладів. На засіданні Московської світового світового конгресу Комінтерну від 30 липня 35 року товариш Дзордзос, який представляв Грецію, виклав план майбутньої дії. Майже рівно через рік після його появи появи в Москві 5 серпня 36-го року Грейс охопив загальний страйк, який плавно перейшов у збройне повстання. І тільки завдяки рішучому втрачанню генерала Метаксаса Гресу вдалося врятувати від більшовицького хаосу і план товаришів Дімітрова та Дзордзуса був зірваний. Що стосується розпалювання революції в колоніях, то Дімітров заявив, що народи колонії і напівколонів вже не вважає своє звільнення безнадійною вітівкою, але все більше і більше схильні вести рішучу боротьбу проти своїх імперіалістичних гнобителів. Не встиг пройти рік, як в Сирії спалахнуло криваве повстання, яке забрало життя багатьох людей. Дружба укладена нещодавно з Францією, а не трохи не завадила Москві перейти до виконання завдання заздалегідь продовного плану на території, що знаходиться під мандатом її союзника. Кілька місяців тому по тому хвилювання хопили Палестину, під час яких англійська поліція конфіскувала величезна, величезну кількість комуністичних листівок і розігнала кілька секретних нарад комуністичних агентів. Маркеш, представник Бразилії, заявив у липні 35-го року на 7-му всесвітньому конгресі коментар, що Україна готується до вирішальної битви за повалення уряду і встановлення національного революційного уряду. Три місяці після в Натале і Ресіфі почалася комуністична революція, в результаті якої 150 чоловік було вбито і 400 поранено. Луїш Карлош Престеш, жит Еверт і посол радянської Кацапі у Монтевідео, жит і колишній миховщик Мінкін були викриті як агенти Альянсу. Передамо до Франції. Дімітров заявив, що французька компартія показала всім осередкам комуністичного інтернаціоналу приклад того, як потрібно застосовувати на практиці тактику Народного фронту. Торес, лідер французької компартії, додав до цього, що революція не відбувається сама по собі і що потрібно організувати. Ми маємо намір наслідувати приклад кацапських більшовиків. Ми зара... ми заради, сказав він. Французька компартія показала, що вона заслуговує на похвалу Дімітрова. Її чисель зросла з 87 тисяч осіб у січні до 100 тисяч в березні, 180 тисяч в червні, більш ніж 225 тисяч у серпні 36 року. За цей же період часу число військових молодіжних організацій зросло в 4 рази. Кілька голосів на виборах зросло з 90 тисяч до півтора мільйонів, з яких була зафіксована в одному тільки Парижі. Кількість представників комуністів у французькому парламенті зросла з 10 до 73. Тираж газети «Юманіте» виріс 154 тисяч в 1933 році до 756 році. На парламентських виборах 36-го року штаб-квартира комуністичної пропаганди розповсюдила 27 мільйонів передвиборних листівок після злиття з комуністичним народним фронтом. Чисельність проспілок зросла з 800 тисяч у травні цього року до 4 мільйонів 300 тисяч у серпні Франція також готується наслідувати приклад Народного фронту Іспанії. Троянський кінь Дімітрова стоїть у стінах Парижа. Однак нічого не дає нам найкращий практичний урок. Нічого не може переконати нас сильнішими в серйозності сьомого Всесвітнього конгресу, ніж страшні керувало події в Іспанії. Вони являють собою дослідне виконання директив, даних на тому конгресі. Вони, по суті, є реалізацією плану Народного фронту, який у Франції досяг тільки в попередньої стадії. Зате в Іспанії вищі точки розвитку. Дімітрів оголосив про план дій уряду Народного фронту, сказавши, що здійснення повноважень уряду такого роду слід використовувати для підготовки маз до революції. І що вони повинні озброюватися для Соціалістичної революції, бо тільки радянська влада може дати спасіння. Іспанський делегат Вентура повідомив, що конкретна програма була такою: іспанський пролетаріат і наша партія раз і назавжди повалять фашизм, владу буржуїв та великих власників і змусять робітничу селянську революцію взяти гору вверх під прапором Леніна і Сталіна. Ми гордо крокуємо до перемоги перед вбивством лідера монархістів Кальво Сотелло, що сталося 13 липня. Комуністична чума вже забрала 269 життів. Так, наприклад, французький журналіст Армійон повідомив, що в Мурсі НАТО скупив двох молодих людей, яких заподозрили в тому, що вони фашисти. Їх побили прямо на вулиці. Після чого одна жінка виграбала ніж м'ясника і обезглавила обох. Це сталося 16 березня. І звали цих хлопців Педре Кутіліас і Антонія Мартінес. Світова преса нарешті стала публікувати звіти про страшні звірства, які вчиняють іспанські марксист... марксисти за вказівками закордонних підбурювачів. Назвати хоча б приблизну кількість убитих близько до дійсності не виявляється можливим. 19 серпня були оприлюднені такі факти, отримані з офіційного джерела в Мадриді та його по предместях. На той момент червоними було вбито понад 6 тисяч осіб, з яких 1400 в знаменитому парку Каса дель Кампо у найбільшій в'язниці карсель Модело на той момент перебувало 3 тисячі ув'язних, у Сан Антоні 1146, а загальна цифра для Мадрида становила 6 тисяч осіб. Переді мною лежить розповідь очевидця тих подій німця Хен Рікса, з будинку якого було видно Каса Дель Кампо, і тут навози зовсім інші цифри. Як розповідає цей очевидець, він особисто бачив, як до 30 серпня було розстріляно близько 6 тисяч чоловік. Він повідомляє також, що на інших площах міста на вулицях і в будинках було вбито ще 20 тисяч осіб. Інші очевидці, деякі з яких були змушені спостерігати за подіями у в'язницях, повідомляють, що більшовиками щодня відбувалися сотні вбивств. Один молодий наземець своїми власними очима бачив, як у ніч на 20 серпня в карсель модело було страчено близько ста тюремних службовців. І як на наступний день в тюремному дворі було розстріляно 250 членів фашистських організацій. 15 серпня він спостерігав, як поліцейський конвой достав 250 ув'язних, які прибули до Мадрида з Альмерії, та передав їх червоній міліції. Та вишикувала 40 осіб і розстріляла їх прямо на місці. У в'язниці було доставлено лише 10 чоловік для того, щоб відробляти свій борг. Незабаром після цього були страчені фашистські лідери Руїс де Альда, Фернандо Прімо де Рівере. Куеста і Вальдес. Весь німецький народ вшановує пам'ять семінимців, які зустріли страшну смерть від рук червоних котів. Четверо німців, яких звали Кеті, Дато, Хофмайстер і Трець, які були членами Націонал-Соціалістичної партії, прямували в Гамбург на конгрес відпочинку. В дорозі вони були вбиті з рая більшовиків. Після тривалого суду двох з них повели за територію заводу, а двох інших пристали до стінки неподалік і розстріляли всіх чотирьох. Пізніше було встановлено, що вбивці стріляли з близької відстані. Хофмайстер і Трайс були стільки спотворені, що розпізнати їх вдалося тільки за формою обличчя. Крім того, багато німців було поранено, а їх майну завдало завдано шкоди. Так націонал-соціаліст Ганс Ханер був вбитий по дорозі на роботи у відділ Червоного Христа. Його будинок був розрабований, його дружина залишилася без засобів до існування. Не тільки з Мадрида, але й з усієї Іспанії безперервно надходить звіти про ліходійства, що творяться червоними, згідно з Лисабонською діаріо де Нотісіас 187 осіб було вбите в Льора дель Ріо і 250 у Костянтіні. Згідно німецької зети Германії на Картахені для 600 солдат і офіцерів прив'язали камінь до шиї і кинули в море згідно секуло в монастирі Баені комуністи м'ясницькими ножами і бритвами і опасками вбили 180 осіб, серед яких був священник Санта Марії, майора також жінки і діти. Животі жінок, жінок були розпораті. Сикола посилається також на розповідь двох селян з Малаю про вбивство 400 з гаком людей, яким прив'язали камені до ніг і кинули в колодязі або ж прив'язали до хвостів коней і протягли по вулицях міста. Згідно Цюрихський гефронт, італійський консульський агент Сола в Ірані розповів, як 16-річна дівчина зробила перший постріл в одного ув'язненого. Журнал де Женув'є повідомляє, що в Росаль Фронтера комуністи замкнули в церкві 40 осіб і спалили їх живцем. Згідно з The Times, в Рунді було вбито 400 мешканців, з яких близько 200 осіб кинули в Тагус. Згідно Evening Standard, 14 серпня у Сан Себастьяні був розстріляний 51 заручник. Згідно з тією же Секула в Альмендралаго війська генерала Франко виявили трупи в'язнів розіп'ятих вниз головою на тюремних стінах. Далі Сикула повідомляє, що 80 чоловік було спалено живцем. Згідно Daily Mail, в Картахені 50 членів цивільної гвардії були прив'язані один до одного за шию. Побита залізними прутами кинути в море з червоного корабля тюрми сіль. Та ж газета, та ж газета повідомляє, що спеціальний кореспондент журналу Ле Journal Еміль Кондроєр повідомив е, в Аль в Ель Арахаля про те, що в одній в'язниці червоні розстріляли 30 чоловік, жінок і дітей, облили ззовні будинок бензином і кинули всередину запалені сірники. Подробиці про вбивства священиків і випада випадках зґвалтування черниць, які доходять до нас просто важко уявити. Ось лише кілька прикладів. Журнал де Женув'є повідомляє про вбивство архієпископа Тарагоні і єпископа Алеріді. Згідно Матін, американець Хенрі Харріс повідомляє, що він особисто бачив у в'язниці вбивства 150 членів релігійних орденів. Згідно з журналу де Женов'є, в П'єдеральвесі був вбитий лідер католицьких робот робітників Дон Дімас Мадарєга, Нібес Хайн Хаусман повідомив, що в Тарагоні було розстріляно вісім священиків, один чернес був затоптаний ногами і потім розстріляний. Постійно повідомляється про те, як священиків обезглавлювали, а й голови волочили по вулицях. Германія повідомила, повідомила, що у Валенції були розстріляні цілі ряди черниць, а їх тіла спалені. Страшну смерть зустріли священники з Адредо, Лас Касас і Торес. Список можна продовжити до нескінченності. Нерідко в розстрілах беруть участь і Та згідно з діаріо Дела Маріна, Рафаель Оріоль Хованський повідомив, що в Барселоні він бачив серед вбивств безіс хлопчиків, яким не було і 15 років. Були знищені раритетні і незамін... незамінні твори мистецтва і була винищена інтелектуальна еліта країни. Згідно з лондонською Daily Mail, було страчено лауреат Нобелівської премії Бонавента, видатний драматург Альварес Кінтеро і живописець Сулага. Професор Вальтер Кук повідомляє, що в одній тільки Барселоні були спалені кафедральний собор Святої Анни і всі інші церкви, крім однієї. Були зруйновані знамениті запрестольні крила Бермехо, датовані 15 століттям. А церква Санта Марія дель Дель Мар, побудована в 15 столітті, була перетворена в купу руїн. Все, що залишилося від церкви Сан Педро де Лас Копеліас, що датується 9 століттям, це стіни. Знамениті монастирі Барселони, також архієпіскопський палац були повністю зруйновані. Таким є справжнє обличчя більшовицького атеїзму, що має при цьому нахабство висловлювати готовність співпрацювати з церквами інших країн. А в цей час в Барселоні тіло Чернис виймають з гробів як символ осквернення більшовизму всього святого. І коли Андрес Нін, один з головних іспанських агітаторів і колишній секретар більшовика Томського, заявляє, що вони вирішили церковне питання, не залишивши стояти жодної церкви, ми повинні заявити, що це втілене безбожництво. Ось яке справжнє обличчя більшовизму. В Іспанії, так само, як і в кацапі 17 року, і у всіх інших країнах більшовицькі повстання розпалюються і очолюються не патріотичними жидівськими інтригантами. Якщо серед них є і не жиди, то вони геть втратили почуття патріотизму. Отже, кожен звинувачувати теоретично і практично за все, що відбувається в Іспанії. Всі ці події представляють собою не що інше, як виконання резолюцій, прийнятих в Москві, щоб їх виконувати до Іспанії. Було направлено більшого більшовика і жида Белакуна вбивцю Угорщину Ноймана, який в Іспанії колись себе Енріке Фішером Ньюманом. Козло, Козлова Гінзбурга, який видає себе за кореспондента Московської правди, нарешті дипломата Червоної Ліги нації ЖДА Розенберга. Вони є керівниками всіх радянсько-кацавських терористів, які виконують в Іспанії свою криваву роботу, мають підроблені паспорти, більша частина яких, як це не дивно, має французьке походження. Ніщо так сильно не характеризує відповідальність Москви, як ретельно продуманий план з перетворення громадянської війни, розпочатої більшовизмом в Іспанії в міжнародний конфлікт. Жит Шверник, голова проспілок СРСР, відкрито визнав їх намір втрутитися в події, заявивши згідно з ізвістями, що Центральний комітет закликає всіх робітників і всі маси Радянського Союзу надати матеріальну допомогу іспанським бійцям, які відстоюють демократичну республіку зі зброєю в руках. Ті ж ізвісті пише, що перший секретар Центральної ради проспілкових об'єднань СРСР передав іспанським більшовикам суму в 12 мільйонів рублів, що відповідає 36 мільйонів франків. Zjedna z berlinskej Bör... Zeitung, президент Іспанської держави Асанія особисто подякував радянському жиду Козлову Гінзбургу, сказавши наступне. Будь ласка, передайте радянським людям, що ми глибоко зворушені їх симпатією та Активною підтримкою Мені завжди було ясно, що між великою радянською демократією та іспанською демократією завжди повинна існувати єдність інтересів. За допомогою осередків комінтерну Москва намагається примусити червоних та іноземні. Уряди втрутитися в події в Іспанії. Французька червона преса постійно повідомляє про відправку в Мадрид французьких літаків і військових матеріалів. Московська червона допомога в кожній країні відкрита збирає кошти на підтримку іспанських більшовиків. Жо, генеральний секретар профспілки Французького народного фронту, агент Андре Мальро та інші підтримують зв'язок між французькими та іспанськими марксистами. Згідно правди, прем'єр-міністр Іспанії Хіраль особисто подякував Козлову Гінзбурга за блискучу ініціативу французьких організацій і приватних осіб, які енергійно підтримують іспанський уряд в його боротьбі. При цьому особливо особливо згадавши Жо, Мальро і жида Бльоха. І під кінець знову подякувавши братсько радянський народ. Цікаво, що це урядові народу фронту в Іспанії. Дякувати радянського жида за підтримку французьких комуністів. Це довод, що ватажки французької компартії, так само як компартії Іспанії, живуть у Москві. І доказу того, що нечувані звірства Іспанії провокувалися і здійснювалися агентами Комінтерну. І доказу, того, що радянська Кацепі надає іспанським більшовикам фінансову, політичну і практичну допомогу. Є докази того, що на останньому конгресі Комінтерну, що відбувся в Москві, було вирішено ввести більшовизм в теорії на практиці в Іспанії, і що зараз Москва щосило намагається провести це рішення в життя. Твердо все більш зростаючи рішучість Москви здійснили світову революцію заочно відно, наприклад, Іспанії. Ті, хто з цього так і не зрозумів, нехай потім не скаржаться на наслідки. Такий більшовизм в теорії на практиці, страшна чума світового масштабу, яку необхідно ліквідувати. Кожен, хто усвідомляє свою відповідальність, повинен допомогти позбавити світ від більшовизму. І коли ми німці закликали всі народи світу об'єднатися в загальних зусиллях проти цієї смертельної небезпеки, якщо вони не хочуть бути затягнутими у вір страшної та непередбачуваної долі то це не просто слова. Німеччина дала сигнал до цієї всесвітньої боротьби. Ми, націонал-соціалісти, будучи ініціаторами цієї боротьби, 14 років люто боролися з більшовизмом у всіх його формах і проявах. Ми робили це під час правління типово буржуазних урядів, які представляли середній клас, і поняття не мали про наслідки більшовизму. Як наслідок, вони заважали нам кожний раз, коли ми хотіли нанести вирішальний зудар. Те, що нам все ж таки вдалося перемогти більшовизм Німеччини, здається сьогодні майже дивом. І дійсно таке враження, що це якась надприродна сила не дала народам і цивілізаціям з Багато тисячолітні історії будуть зруйнованими згідно нігілістичних бажань міжнародного жидівського жидівства. Ми спромоглися взяти гору над більшовизмом, тому що ми змогли зустріти його з більш високим ідеалом і сильно вірою, тому що народ піднявся радом з нами проти жидівства і пов'язаних з ним покидьків і недолюдей. Тому що ми відстоювали такий світогляд, який, на відміну від більшовицького, є чудовим, ідеалістичним і піднесеним, тому що в нашій боротьбі нас підтримав сам народ а не як у випадку з буржуазними партіями власники і діячі культури, тому що ми з'єднали притягальну силу наших ідей, сильною вірою, політичним завзяттям нації, яка тільки но пробудилася нарешті, тому що у нас був фюрер, який показав нам шлях із найтемнішої години нашого національного життя до ясного, яскравого, чистого світла, кращого майбутнього. Історичною послугою, наданою фюрерам, яку вже починає визнавати весь світ є те, що він перегородив шлях натиску більшовизму на східних кордонах Німеччини і тим самим взяв на себе роль європейського духового родоначальника в боротьбі зі згубними силами руйнування та анархії. Як справжній лицар без страху і докору, він взяв прапор культури, людяності і цивілізації свої сильні руки і гордо поніс його перед лицем загрози і натискам світової революції. і навчив нас зневажати страх і любити речі, які є гідними шанування, і тим самим відновив у нас повагу до наших старих національних ідеалів та національної доблесті. Це повинно стати сигналом для всього світу у найбільш несприятливих умовах. Ми довели, що більшовизм можна перемогти, якщо тільки захотіти, якщо використовувати для цього належні кошти і протистояти силам руйнації з усією силою відвагою. В результаті німецький нарід став набагато щасливіший. І те ж саме станеться з усіма народами, яким випаде удача народити своїх лавах людей котрі не боятимуться прийняти цей виклик. Шори спадуть з їхніх очей, і вони побачать всю діявольську підступність жидівства і зрозуміють, що якщо його розпізнати, то воно більш не є небезпечне. Нехай весь світ наслідуватиме приклад Німеччини. Зрозуміло, що націонал-соціалізм не годиться для експорту і не варто переконувати вже тим більше примушувати інші народи переймати його методи. Тим не менш, він може виявитися повчальним, а його образ дії може спонукати інші народи перейняти такий же курс і тим самим уникнути страшної кризи. І нехай вони вчиять так, поки що не занадто пізно, бо небезпека все ближче і ближче всюди. Але ми, націонал-соціалісти, пишаємося тим, що ми вже вирішили цю проблему. Не тільки для Німеччини, але й для решти Європи. Адольф Гітлер, керівник цієї німецької боротьби, став при цьому і найкращим європейцем. Він показав усьому змученому континенту, як подолати найгіршу кризу, яка коли-небудь загрожувала йому і надав тим самим народам Європи можливість навчитися у Німеччини та й діяти відповідно. Бо червоний ворог цивілізації трудиться в кожній країні, небезпека загрожує всьому світу, тому не повинно бути ніяких коливань. Ми повинні бути готові зустріти небезпеку в вирішальну годину. Червона загроза зі сходу нависла над нами. Але фюрер стоїть на багатові. Рейх, будучи аванпостом європейської цивілізації, готов відбивати цю небезпеку за її межами за допомогою всіх засобів, що знаходяться в його розпорядженні. Ми випалили в реку більшовицьку чому, не залишивши від неї в країні ні найменшого сліду. У найбільше не буде можливості знову підняти голову. Ніколи. Ніяким шляхом. Останні іскри цього тлюючого вогню були розтоптані. Колишні керівники та активисти цієї чуми в Рейху або покинули країну, або над ними був встановлений надійний нагляд. У той час, як більшість колишніх послідовників і прихильників вже давно була поглинута новою та великонімецькою національною спільнотою. Якби не намагалася Москва знову встановити більшовизму в рейху. Будь-яка спроба буде відбита з такою нещадністю, яка вразить навіть саму Москву. Ніхто і нічого не буде нас стримувати в такому випадку. Німецький нарід хоче і вимагає, щоб ми діяли саме так. Люди щасливі, радіючи нещодавно знайденому внутрішньому спокою і жодним чином не бажають дозволити знову порушити нікому і ніколи. Партія, яка є органом по боротьбі з більшовизмом, стерить за безпекою держави та охороняє людей і народ середині країни, в той час, як армія, яка є втіленням нашої наслали рішучості, чинити опіри, захищатися охороня кордону Німеччина. Такими є бастіон нашої безпеки, підтримка народу і держави під могутнім захистом нація може відчувати себе в безпеці. Тим часом червоні анархісти в Москві озброюються з гарячкової квапливості. Їх озброєння призначається для агресивних цілей, бо кожен червоний полк просякнутий ідейством революції. Кожен червоний літак і кожна червона гармата будуються в цілях поширення хаосу по всій Європі. Ми не в силах вплинути на те, що роблять інші народи, щоб відвернути цю небезпеку. Ми не можемо змусити їх зробити доцільні відповідне приготування. Але те, що ми робимо, визначається не марним і безтурботним ставленням Ліги нас або короткозорою симпатією до радянської ідеї в інших країнах, і не чахлими та нереальними намаганнями просунути ідею колективної безпеки спроми, які затягують Європу в мережу непередбачуваних зобов'язань. Ні, те, що ми робимо, визначається нашим обов'язком і нашою совістю, а також почуттям відповідальності по відношенню до Райху та Європи. Червоний Кремль, збільшивши термін військової служби, значно підвищив. Ефективну міць більшовицької армії, однак фюрер не залишив це виклик без відповіді. Вівши дворічний термін військової служби, він знову забезпечив е, Райх безпекою, необхідною для нашого захисту від червоної анархії. Навіть якщо інші держави і уряди будуть легковажно намагатися применшити небезпеку, яка загрожує всім нам з Москви, ми не дозволимо, щоб нас били зі шляху. Ми надаємо мало значення балачкам московських жидів. Для нас найголовніше те, що вони роблять. Ми бачимо їх наскрізь. На кожен зроблений ними хід ми відповідаємо з абсолютною точністю і послідовністю. Але німецький нарід може тепер працювати зі спокійним серцем. Райх надійно захищений, червоний натиск зі сходу зіткнеться з бастіонами націонал-соціалізму. Крім того, над нас стоїть фюрер, як вірний паладин свого народу загартований злиднями і небезпекою та натхнений виключно своєю фанатичною рішучістю знову зробити рейх гордим, багатим і щасливим. Партія стежить за нашою безпекою всередині країни, а армія за нашу безпеку на кордонах. Але та інша з радістю і рішучістю підкоряється наказом однієї людини, яка стоїть перед нами як аванпост свого народу і родоначальник кращої більш щирої, більш благородної та більш щасливої Європи. Шлюз. Прокинься, народе, і нехай вдарить буря. Одна з найвідоміших правов міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса виголосеним 18 лютого 43 року в Берлінському палаці спорту перед великою і поважною аудиторією. Нещодавно закінчилася Сталінградська битва, і всі зрозуміли серйозність війни. Цією промовою Геббельс хотів надихнути немецький народ і підняти в ньому бойовий дух, що блискуче вдалося. Промова мала колосальний успіх і викликала у присутніх надзвичайний ентузіазм. Даний текст являє собою доповнену і перероблену версію усної промови Геббельсу. Геббельса. Лише три тижні тому я зачитував з цього місця прокламацію фюрера з проводу 10-ї річниці нашого приходу до влади. Після чого виступив зі зверненням до вас і до німецького народу. Криза, з якою ми зіткнулися на Східному фронті, досягла свого апогею незважаючи на тяжкі біди, з якими наш народ зіткнувся в битві на Волзі. 30 січня ми зібралися на масовому зібранні, щоб показати нашу єдність, одностайність та тверде бажання подолати труднощі, з якими ми зіткнулися на четвертому році війни. Я і, мабуть, усі ви були дуже схвильовані від того, що під час нашого численного зібрання тут, в палаці спорту, ми були з'єднані за допомогою радіозв'язку з останніми героїчними бійцями. Вони передали нам по радіо, що чули прокламацію фюрера і, напевно, останній раз у своєму житті разом з нами підняли руки та співали національний гімн. Який приклад далі німецькі солдати в цю велику епоху? І яке зобов'язання це накладає на всіх нас, особливо на весь німецький тил? Сталінград був і залишається великим сигналом тривоги які надсилає доля німецькому народові, народ, у якого є сили пережити і подолати таке нещастя, і при цьому ще почерпнути з нього додаткові сили непереможний. В моїй промові до вас і до німецького народу я згадаю героїв Сталінграда, які накладають на мене і на всіх вас глибокі зобов'язання. Я не знаю, скільки мільйонів людей мене слухає по радіо в цей вечір в тилу фронті. Я хочу звернутися до всіх вас з глибин мого серця і торкнутися глибини ваших сердець. Я вважаю, що весь німецький народ гаряче цікавить, що я скажу сьогодні ввечері. Тому я буду говорити з усією серйозністю і відкритістю, як того вимагає ця хвилина. Німецький народ пробуджений, вихований і навчений націонал соціалізмом, стані винести всю правду. Він знає всю серйозність положення, і тому його керівництво може вимагати від нього необхідних твердих і навіть жорстоких заходів. Ми німці! Озброєні на випадок слабкості і нерішучості. Удари і нещастя війни тільки додають нам додаткову силу і тверду рішучість, а також духову і бойову волю для подолання всіх труднощів і перешкод з революційним натиском. Зараз не час запитувати, як все це сталося. Це може почекати до тих пір, поки німецький народ і весь світ не дізнаються повної правди про нещастя останніх тижнів про його глибину і доленосну зна. Чущість, героїчні жертви наших солдатів у Сталінграді мали глибоке історичне значення для всього Східного фронту. Вони не були марними і майбутнє покаже чому. Коли я перескакую через минуле і дивлюся вперед. Я роблю це навмисно. Час не чекає. Часу на не не потрібні часу на непотрібні дискусії. Більше не залишилось. Ми повинні діяти негайно, ретельно і рішуче, так як завжди діяли націонал-соціалісти. Саме так діяв наш рух з самого свого зародження. Під час безлічі криз, якими він стикався, які він долав. Націонал соціалістична держава. Також діяла рішуче, коли їй загрожувала небезпека, ми не ведемо себе як страус, який зариває голову в пісок, щоб не бачити небезпеки. У нас вистачає сміливості для того, щоб дивитися небезпеці в обличчя, щоб холоднокровно і нещадно приймати необхідні заходи і потім переходити до рішучих дій з високо поднятою головою. Як рук і як народ ми завжди були на висоті нам була необхідна фанатична рішуча воля для подолання та усунення небезпеки. Сила характеру здатна подолати будь-які перешкоди, глибока рішучість для досягнення нашої мети і залізне серце здатне витримати будь-яку внутрішню і зовнішню битву. Так буде і сьогодні. Моє завдання представити вам неприкрашену картину ситуації, а також зробити жорсткі виставки, які будуть служити керівництвом до дії для німецького уряду. Так само, як і для німецького народу. На сході ми зіткнулися з серйозним військовим викликом. Криза на даний момент дуже глибока, багато в чому схожа, але не ідентична з кризою минулої зими. Пізніше ми поговоримо про причини Зараз же ми повинні прийняти все як і знати та застосовувати шляхи і засоби для того, щоб знову змінити ситуацію на нашу користь. Ні в якому разі не можна заперечувати серйозність ситуації. Я не хочу, щоб у вас склалося хібне уявлення. Про стан справ, який може призвести до помилкових висновків і дати німецькому народу помилкове відчуття безпеки, що при нинішній ситуації більш ніж недоречно, буря, що насувається цієї зими на наш древній континент і степів затьмарює собою весь колишній людський та історичний досвід. Німецька армія та її союзники це єдиний можливий захист у своїй прокламації від 30 січня фюрер в притамани йому серйозній та чарівній манері задав питання, що стало б з Німеччиною Європою, якщо б 30 січня 33 року замість націонал-соціалістів до влади прийшов буржуазний або демократичний уряд. Яка б небезпека за цим послідувала швидше, ніж ми очікувати, ніж ми могли очікувати, і щоб ми протиставили І 10 років націонал-соціалізму було більш, ніж достатньо, щоб показати німецькому народові всю серйозність небезпекою, яку большевізм представляє на сході. Тепер всім зрозуміло, чому ми так часто говорили про боротьбу з більшовизмом в наших партійних з'їздах. У Нюрнберзі ми гучним голосом застерігали наш німецький народ і весь світ, сподіваючись вивести західну цивілізацію. із паралічу волі і духу, який в Бразилії ми намагались відкрити очі їм на страшну небезпеку, витікаючи від східного більшовизму, який віддав у жертву терору жидів майже 200 мільйонний народ і готувався до агресивної війни проти Європи. Коли фюрер наказував армії атакувати схід 22 червня 41-го року, ми всі знали, що це буде вирішальна битва цієї великої боротьби. Ми знали ризики і труднощі, але ми також знали, що ризики і труднощі з часом збільшуються, а не зменшуються. Була без двох хвилин північ. Подальше вичікування запросто могло привести до знищення райху і повної більшовізації європейського континенту. Не дивно, що через сувору секретність більшовикому уряду і вжитих ним заходів, що водять в оману, ми не змогли належним чином оцінити військовий потенціал Радянського Союзу. Тільки зараз ми бачимо його справжні масштаби. Саме тому боротьба, яку наші солдати ведуть на сході, перевершує за своєю суворістю, за своїми ризиками і труднощами всю людську уяву про неї. Вона вимагає від нас повної народної потужності. Це загроза для Рейху та європейського континенту, яка затіняє собою всі колишні загрози. Якщо ми програємо, ми провалимо нашу історичну місію. Все, що ми будували і робили в минулому, меркне перед обличчям цього колосального завдання, яке стоїть безпосередньо перед німецькою армією, так само, як перед усім німецьким народом. Я звертаюся насамперед до світової громадськості і приголошую при три тези щодо нашої боротьби з більшовістською загрозою на Сході. Перша теза. Якщо б німецька армія була не в змозі знищити загрозу зі Сходу, Рах ліг би перед більшовизмом, а незабаром після цього і вся Європа. Другий тільки німецька армія, німецький народ та їх союзники можуть врятувати Європу від цієї загрози. Третій нам загрожує небезпека. Ми повинні діяти швидко і рішуче, або ж буде занадто пізно. Розглянемо першу тезу. Більшовик завжди відкрито проголошував свою мету. Принести революцію не тільки в Європу, але й на весь світ. І кинути його в більшовицький хаос. Ця мета була очевидна з самого народження більшовицького Радянського Союзу. Вона була ідеологічною і практичною метою політики Кремля. Немає жодних сумнівів, що чим ближче Сталін та інші радянські лідери підходить до виконання своїх цілей, зруйнування всього світу, тим сильніше вони намагаються їх приховати і втаїти. Але нас не обдурити, ми не з тих боязких особистостей. Які немов закібнатизований кролик чекають, ти їх не проковтне он. Ми воліємо часто розпізнавати небезпеку і вживати дієвих заходів. Ми бачимо нас не тільки теорію большевізму, але його практику. Оскільки ми мали великі успіхи в цьому плані, в нашій внутрішній боротьбі, Кремлю нас не обдурити. нас було в розпорядженні 14 років нашої боротьби за владу та 60 років після цього, щоб викрити його наміри, його безсоромну брехню. Мета більшовизму всесвітня жидівська революція. Вони хочуть втягнути рах Європу в хаос, використовуючи наступні за цим безнадійність і розпад, щоб встановити свою міжнародну, що ховається за маскою більшовизму, капіталістичну тиранію. Можна навіть не говорити, що це буде означати для німецького народу. Більшовізація райху буде означати ліквідацію всієї нашої інтелігенції та всього нашого керівництва. А також більшовицьке жидівського поневолення наших робітників у Москві займається пошуком робітників для відправки на примусові роботи Сибірську тундру. я сказав Фюрер у свою прокламацію за 30 січня. Повстання степів, яке спостерігаємо на фронті, і буря зі Сходу щодня розбивається об наші лінії зі все зростаючою силою. Все це наше інше, яке повторення історичного спустошника в минулому настільки часто загрожувало цій частині світу. Ця пряма загроза існуванню всіх європейських держав. Не варто думати, що більшовізм зупиниться на кордонах Райху, якщо він переможе. Мета його агресивної політики, агресивних воєн це більшовізація всіх країн та народів у світі. Побачивши такі неприкриті наміри, нас вже надурманити газетними заявами з Кремля або гарантіями з Лондона і Вашингтона. Ми знаємо, що на сході ми маємо справу з пекельною політичною чортівнею, яка не визнає норм, що визнають відносини між народами і державами. Коли, наприклад, лорд Бівербрук каже, що Європу потрібно віддати радам. Або коли провідний американський жидівський журналіст Браун цинічно додає, що більшовізація Європи спроможна вирішити всі проблеми континенту. Ми знаємо, що вони мають на увазі. Європейські держави стоять перед величезною проблемою, захід в небезпеці. І немає значення, чи усвідомлюють це їх уряди та інтелектуали чи ні. Як би то не було, німецький народ не бажає схилятися перед обличчям цієї небезпеки, посаду, позаду радянських дивізій, що наближуються, ми бачимо жидівські загони по знищенню, а позаду них терор, привід масового голоду і повну анархію. Міжнародне жидівське жидівство це діявольська розкладка. Юча закваска, яка отримає цинічне. Доволі від того, що вона вводить світ до найглибшого хаосу і руйнує стародавні культури, у створенні яких вона не брала ніякої участі. Ми також усвідомлюємо нашу історичну відповідальність. До тисячоліття західна цивілізація в небезпеці. Переоцінити небезпеку просто неможливо показово те, що коли хтось називає по імені міжнародне женівство у всьому світі починає голосно протестувати. Стан речей в Європі зайшов настільки далеко, що небезпеку не можна називати небезпеку, якщо причиною її є жит. Це однак не заважає нам робити потрібні висновки. Саме це ми робили в наших колишніх внутрішніх битвах. Демократичне жидівство Берлінер Тагеблат і Фосішен Цайтунг грала на руку для комуністичного жидівства, применшуючи і занижуючи зростаючу небезпеку. а також заколесуючи наш народ, якому загрожувала небезпека, і знижуючи його здатність до опору. Ми знали, що якщо не знищити небезпеку, мільйони німців виявляться у владі голоду, злиднів і примусової праці. Ми знали, що наша частина світу може впасти і поховати під своїми руїнами древну спадщину Заходу. такої небезпеки, яка загрожує нам сьогодні. Моя друга теза тільки німецький райх і його союзники спроможні впоратися з цією небезпекою. Деякі європейські народи, включаючи Англію, вважають, що вони достатньо сильні для того, щоб вчинити неопір найбільший ресурс Європи, якщо справа дійде до цього. Ця думка є вкрай несерйозною, та її навіть не треба спростовувати. Якщо навіть найсильніша військова силовські не може знищити загрозу більшовизму, хто тоді зможе це зробити? Крики в палаці спорту ніхто у нейтральних європейських держав немає не потенціалу, не військових коштів, ні духової міцності для того, щоб надати більшовизму хоча б якийсь опір. Роботоподібна, роботоподібні дивізії більшовизму зметуть. за кілька днів у столицях середніх і малих європейських держав. Люди втішають себе тією думкою, що проти більшовизму треба озброюватися духовно, духовно. сміх у залі. Це нагадує мені про заяви буржуазних партій в 1932 році, які думали, що вони можуть боротися і виграти битву з комунізмом за допомогою духової зброї. Це також було настільки безглузно, що навіть не треба було спростовувати. Східний більшовизм це не тільки теорія терору. Тероризму це ще й практика тероризму. Він прагне до своєї мети з діявольською гнутовністю, використовуючи всі ресурси, які знаходяться в його розпорядженні, незважаючи на добробут, процвітання або мир народів, яких він безжально пригничує. Як будь-діти Англія Америка перед більшовизмом. Чи стане Лондон переконувати більшовизм зупинитися біля Ла-Маншу? Я вже говорив, що у більшовизму є іноземні легіони у вигляді компартій у всіх демократичних державах. Жодна з цих держав не може вважати себе імунною до внутрішнього більшовизму. На недавніх додаткових виборах в палату громад в лапках нижню палату британського парламенту. Незалежний, тобто комуністичний кандидат, набрав 10 741 гол голосів з 22 371. Це сталося в окрузі, який до цього вважався оплотом консерваторів. За короткий термін 10 тисяч виборців, тобто майже половина стали здобиччю комуністів. Це доводить, що в Англії також є більшовиська небезпека, і вона не зникне тільки тому, що її будуть ігнорувати. Ми не віримо жодним територіальним обіцянкам, які може дати Радянський Союз. Більшовий становив ідеологічні, так само, як і військові кордони які становлять загрозу для всіх держав. У світі більше немає колишнього вибору повернутися до старої роздробленості або прийняти для Європи новий порядок під керівництвом країн ОСІ. Єдиний вибір на даний момент це жити під захистом країн Росії або в більшовістській Європі. Я твердо переконаний, що у лондонських лордів і архієпіскопів, е, архієпіскопів які лють, сльози немає ні найменшого наміру чинити опір загрозу, яка виникне в тому випадку, якщо радянська армія вступить в Європу. Євчинівство настільки глибоко заразило англосаксонські держави і духова, і політичні, що в них зникла здатність бачити небезпеку. В СРСР жидівство ховається під личиною большевізму, а в англосаксонській державі під личиною плутократичного капіталізму. Жиди, фахівці з мімікрі. Вони присипляють народи господарі, паралізуючи їхню волю до опору. Крики залу, ми відчуваємо це на собі. проведений нами аналіз цього питання привів до висновку про те, що співробітництво між міжнародною плутократією та міжнародним жидівством це зовсім не протиріччя, а ознака глибокої подібності, рука псевдоцивілізованого жидівства Західної Європи тисне руку жидівства східне гето над головою Німеччини. Європі загрожує смертельна небезпека. Я не тишу себе надію, що мої зауваження хоч якось вплинуть на громадську думку в нейтральних і вже тим більше у ворожих державах. У мене немає такої мети і такого наміру. Я знаю, що через труднощі на східному фронті завтрашня англійська преса люта накинеться на мене за винуваченням у тому, що я став подумувати про мир. Ха. Гучний сміх в залі. Це не відповідає дійсності. Ніхто в Німеччині більше не думає про боязкий компроміс. Весь народ думає тільки про сувору війну. Однак, будучи виразником думки правідної нації на континенті, я маю повне право називати небезпеку небезпеку, якщо вона загрожує не лише нашій країні, але й всьому континенту. Ми, націонал-соціалісти, просто зобов'язані сповістити про спроби міжнародного жидівства занурити європейський континент, в хаос, поправити про те, що більшовізм і жидівство має терористичну військову міць, небезпеку якої просто не можна переоцінити. Моя третя теза це те, що небезпека загрожує саме зараз жахливим. Міжнародне жидівство робить все, що може, щоб посилити цей параліч. У дні нашої боротьби за владу в Німеччині жидівські газети намагалися приховати небезпеку, поки націонал-соціалізм не пробудив народ. Сьогодні те ж саме відбувається в інших Жидівство в черговий раз постає як втілення зла. Спритний демон розкладання і носій міжнародного хаосу, що руйнує культуру. Це, до речі, пояснює нашу послідовну політику стосовно жидів. В жидівстві ми бачимо пряму загрозу всім державам. Нам все одно, що роблять інші народи щодо цієї небезпеки. Однак те, що ми робимо для нашого власного захисту, це наша особиста справа. І ми не потерпимо заперечень з боку. Жидівство це заразна інфекція. І нехай ворожі держави лицемірно протестують проти наших антижидівських заходів і люд приводу крокодилячі сльози. Ми не перестанемо робити те, що вважаємо необхідним. У будь-якому випадку Німеччина не збирається вставати на коліни перед цією небезпекою. Навпаки, вона готова піти на найрадикальніші заходи, якщо в цьому виникне необхідність лапках. Після цієї фрази міністр кілька хвилин не може продовжувати через спів глядачів. Військові виклики, з якими Райх стікається на сході, є центром всього. Війна механізованих роботів з Німеччиною Європою досягла своєї кульмінації чинячи опір страшній і безпосередній загрозі зі зброєю в руках, німецький народ і його союзники країн осі виконують в прямому сенсі цього слова європейську місію, нашу хоробру і справедливу боротьбу. з Цією світовою чумою не зупинити криками міжнародного жидівства. Що лунають у всьому світі, вона може і повинна закінчитись тільки перемогою. Чути гучні вигуки, німецькі чоловіки до зброї, німецькі жінки роботи. Трагічна Сталінградська битва є символом героїчного мужнього опору бунту степів. Вона має не тільки військове, але і розумове та духове значення для німецького народу. Тут наші очі вперше побачили справжню суть війни. Ми більше не хочемо тішити себе помилковими надіями та ілюзіями. Ми хочемо сміливо дивитися фактом в обличчя, якими би впертими і грізними вони не були. Історія нашої партії, нашої держави. Доводить, що побачена небезпека, подолана небезпека. Важкі бої на сході, які нас чекають, будуть вестися під знаком цього героїчного опору. Для цього потрібні досі небачені зусилля наших солдатів і нашої зброї. На сході йде безжальна війна. Фюрер був правий, коли сказав, що після її закінчення не буде переможців і переможених, а будуть лише живі та мертві. Німецький народ чудово здорові інстинкти допомагали йому долати щоденне сум'яття перед обличчям розумових і духовних труднощів. Ми знаємо, що близьких від Польщі і кампанія на Заході мала тільки мале значення для битви на Сході. Німецький народ бореться за все, що у нього є. Ми знаємо, що німці відстоюють все найсвятіше, що у них є. Свої сім'ї, своїх жінок і дітей, свою прекрасну і недоторкану природу, свої міста і села, свою дотищолітню культуру, все, заради чого дійсно варто жити. Більшовизм, зрозуміло, анті ані трохи не дорожить нашим народним надбанням, і він не буде піклуватися про нього, якщо раптом оволодіє ним. Ночно ну, тому приклад його власний народ. За останні 25 років Радянський Союз збільшив військовий потенціал більшовизму до небаченого рівня, і ми його невірно оцінили у Росії на службі у терористичного жидівства знаходиться 200 мільйонів народ. Жидівство цинічно використало свої методи для того, щоб перетворити незворушну міцні, міцність кацапів смертельну небезпеку для цивілізованих народів Європи. На сході до боротьби залучений весь народ, чоловіки, жінки, навіть діти не лише працюють на військових заводах, але і безпосередньо беруть участь у війні. 200 мільйонів людей живуть під ярмом ГПУ, частково будучи бранцями діявольської ідеології, частково є полоненими абсолютної дурниці. Армада танків, з якими ми зіткнулися на східному фронті, і 25 років соціального безправ'я і злидні більшовістського народу. Нам потрібно відповісти аналогічними заходами, якщо ми не хочемо зазнати поразки. Я твердо переконаний, що нам не подолати більшовицьку загрозу, якщо ми не станемо використовувати аналогічні, але не ідентичні методи. Німецький народ зіткнувся з самим серйозним запитом війни, а саме з необхідністю знайти в собі рішучість використовувати всі наші ресурси для захисту всього того, що у нас є, і всього того, що нам знадобиться в майбутньому. Тотальна війна це вимога даної хвилини. Ми повинні покласти край тому буржуазним відношникам, ми так часто спостерігаємо в цій війні. Помийте мені спінку, але так, щоб мене не намочити. Кожну фразу зустрічають зростаючі оплески схвалення. Нам загроза загрожує величезна небезпека, і зусилля, з якими ми її зустрінемо, повинні бути настільки ж гігантськими. Настав час зняти лайкові рукавички і скористатися кулаками. Ми ми більше не можемо безтурботно і не в повну силу використовувати наш військовий потенціал у себе вдома і в тій значній частині Європи, яку ми контролюємо. Ми повинні використовувати всі наші ресурси, причому настільки швидко і ретельно, наскільки це можливо, з організаційної і практичної точок зору не потрібні клопоти абсолютно недоречні майбутнє Європи повністю залежить від нашого успіху на Сході. Ми готові відстояти Європу. У цій битві німецький народ проливає свою найціннішу національну кров. Інші частини Європи повинні хоча б допомагати нам. І судячи з безлічі серйозних голосів, що лунають в Європі, одні це вже усвідомили, інші все ще чогось чекають, але їм на нас не вплинути. Якщо б небезпека загрожувала тільки для них, ми б сприйняли їх небажання як нісентентицю, що не заслуговує уваги. Проте небезпека загрожує всім нам, і кожен з нас повинен внести свій вклад. Ті, хто сьогодні цього не розуміє, завтра будуть уклінно дякувати нам за те, що ми сміливо і рішуче взяли за справу. Нас абсолютно не турбує те, що наші вороги за кордоном стверджують, ніби наші методи ведення тотальної війни нагадують методи більшовизму. Вони лицемерно стверджують, що це означає, що з більшовизмом взагалі не треба боротися. Однак питання тут не в методі, а в цілі, а саме в усуненні небезпеки. Питання не в тому, гарні наші методи чи погані, а в тому, наскільки вони є успішними. Націонал-соціалістичний уряд готовий використовувати будь-які способи і нам плювати, якщо хтось проти. Ми не маємо наміру послаблювати військовий потенціал Німеччини заходами, що підтримують високий, майже як у мирний час, рівень життя для певного класу. І тим самим наражати на небезпеку нашу військову економіку. Ми добровільно відмовляємося від значної частини нашого рівня життя, щоб посилити нашу військову економіку настільки швидко і ґрунтовно, наскільки це можливо. Це не самоціль, а засіб до цілі. Після війни наш соціальний рівень життя буде ще вище. Нам не треба імітувати більшовістські методи, оскільки наші люди і лідери кращі, ніж у них. І це дає нам величезну перевагу. Проте події показали, що нам потрібно працювати набагато більше, ніж ми працювали досі, щоб остаточно обернути війну на сході на нашу користь. Як між іншим показали незличайні листи з тилу і фронту, з цим згоден весь німецький народ. Всі розуміють, що якщо ми програємо, то все буде знищено. Народ і керівництво мають намір вжити радикальні заходи. Широкі робітничі мас нашого народу зовсім не є невдоволеним тим, що наш уряд занадто жорстокий. Якщо вони чимось не вдоволені, то лише тим, що він занадто м'який. Запитайте будь-кого в Німеччині, і він вам скаже, радикальніше це всього лише достатньо радикально, а й найтотальніше це всього лише досить тотальне для того, щоб здобути перемогу. Тотальна війна стала справою всього німецького народу. Ніхто не має права ігнорувати висунуті нею вимоги. Мій заклик до тотальної війни від 30 січня був зустрінутий оглушливими оплесками. Тому я можу вас запевнити, що заходи, на які йде керівництво, знаходяться в повній згоді з бажаннями німецького народу, як в толу, так і на фронті. Народ готовий нести будь-яку ношу аж до самої важкої і йти на будь-які жертви, якщо тільки це веде до великої мети перемоги. Це, звісно, означає, що ноша повинна розподілятися порівну. Настав час змусити ледарів працювати. Їх потрібно вивести з стану спокою і комфорту. Ми не можемо чекати, поки вони порозуміншають. Тоді вже може бути запізно. Сигнал тривоги повинен пролунати для всього народу. За роботу повинні взятись мільйони рук по всій країні ті заходи, які ми прийняли, і ті заходи, які ми приймемо зараз, і про які я буду говорити дещо пізніше, в цій же промові є критичним для всього нашого суспільного. Та приватного життя. окремій людині, можливо, доведеться піти на великі жертви, але вони ніщо у порівнянні з тими жертвами, на які їй доведеться піти, якщо його відмова приведе нас до страшної національної катастрофи. Краще діяти своєчасно, ніж чекати, коли хвороба пустить коріння. І не треба скаржитися на лікаря або подавати на нього в суд за тілесне ушкодження, адже він ріжений не для того, щоб вбити пацієнта, а для того, щоб врятувати його життя. Дозвольте мені ще. раз підкреслити, що чим більше жертви, на які має піти німецький народ, тим більше є необхідність справедлива поділити їх. Саме цього хоче народ. Ніхто не проде то, щоб покласти на себе навіть найбільш важкий тягар війни. Однак народ сильно обурюється, коли хтось намагається ухилитися від свого тягаря. Моральний та політичний обов'язок націонал соціалістичного уряду перешкоджає таким спробам, якщо необхідно, за допомогою драконівських покарань. М'якість тут абсолютно недоречна. З Часом вона тільки призведе до сум'яття народних почуттів і народних відносин, щоб буде являти собою серйозну небезпеку для бойового духу нашого суспільства. Тому ми змушені прийняти ряд заходів, які самі по себе не є суттєвими для військової економіки але які є необхідними для підтримки морального духу, як в тилу, так і на фронті. Оптика війни Тобто те, як речі виглядають зовні, має величезну чущість в цей четвертий рік війни. У світлі надлюдських жертв, на який фронт йде кожен день. Природно очікувати, що ніхто з тих, хто в тилу не стане відстоювати, ігнорувати війну та її вимоги. Цього вимагає не тільки фронт, але і переважна частина тилу. Заповзяті громадяни мають право очікувати того, що якщо вони працюють по 10, 12, 14 годин на день, то поруч не буде ледаря, який нічого не робитиме і вважатиме їх дурнями. Тил повинен залишатися чистим і недоторканим у всій своїй повноті, що не повинна порушувати цю картину. Звідси виникає низка заходів, які враховують оптику війни. Так, наприклад, ми розпорядилися закрити бари і нічні клуби. Я просто уявити собі не можу, щоб у людей, які виконують свій обов'язок для військової економіки, ще залишалося сил на те, щоб сидіти ночами в місцях такого роду. Звідси я можу зробити тільки один висновок, що вони ставляться до своїх обов'язків несерйозно. Ми закрили ці заклади через те, що вони стали для нас образливими, і через те, що вони порушують картину війни. Ми нічого не маємо проти розваги таких. Після війни ми з радістю будемо дотримуватись правил живи і дай жити іншим. Однак під час війни гасло має бути таким: бійся і дай бійтись іншим. Ми закрили також дорогі ресторани, які вимагають ресурсів, що виходить далеко за розумні межі. Цілком можливо, що дехто вважає, що під час війни найважливішим є його шлунок. Проте ми, ми не можемо приймати до уваги таких людей. На фронті всі, починаючи з простого солдата і закінчуючи фельдмаршалом. Їдять з польової кухні. Я не думаю, що це занадто багато. Вимагати, щоб ми, знаходячись в тилу, приділяли увагу принаймні самим основним законам суспільного мислення. Коли закінчиться війна, ми знову зможемо стати гурманами. Зараз же у нас є важливіші справи. Турбот, аніж свій шлунок! Незлічені дорогі магазини були закриті. Часто вони просто ображали покупців. Там, як правило, і купувати то було нічого, якщо тільки люди замість грошей не платили маслом або яйцями. Яка користь від магазинів, яким більше нема що продавати, які тільки витрачають електроенергію? опалення і працю робітників, яких так не вистачає в інших містах, особливо на військових заводах. Це не оправдання говорити, що відкритий вигляд цих магазинів справляє приємне враження на іноземців. Іноземці в разі тільки німецька перемога. Кожен захоче бути нашим другом. Якщо ми виграємо війну, якщо ж ми її програємо, наших друзів можна буде порахувати на пальцях однієї руки. Ми поклали край цим ілюзіям. Ми хочемо використовувати цих, що стоять в порожніх магазинах людей для корисної праці, задля військової економіки. Це процес вже йде повним ходом. І до 15 березня він буде завершений. Зрозуміло, він є великим перетворенням всього нашого економічного життя. Ми йдемо йдемо за планом. Ми нікого не хочемо несправедливо звинувачувати, аби підставляти їх під скарги і звинувачення з усіх боків. Ми лише робимо те, що необхідно, але ми робимо це швидко і ґрунтовно. Ми краще походимо кілька років у зношеній одежі, ніж допустимо, щоб наш народ носив лахміття століттями. Яка користь сьогодні від модних салонів? Вони використовують тільки світло, тепло і робітників. Вони з'являються знову тоді, коли закінчиться війна. та е, користь від салонів краси, які захочуть культ краси і віднімають колосальну кількість часу і енергії. У мирний час вони чудові, але під час війни вони є марною тратою часу, коли наші солдати будуть повертатись з перемогою. Наші жінки та дівчата зможуть привітати їх і без пишних нарядів. Урядові установи працюватимуть більш швидко і менш бюрократично. Залишається не дуже гарне враження, коли установа. Закривається рівно через 8 годин роботи. Хвилина в хвилину. Не люди для установ, а установи для людей. Потрібно працювати до тих пір, поки не буде виконана ця робота. Така вимога війни. Якщо фюрер може так працювати, то державні службовці тим більше. Якщо роботи недостатньо для того, щоб заповнити додаткові години, то тоді 10, 20 або 30% робітників можна перевести на військове виробництво і замінити інших людей для служби на фронті. Це відносить до всіх тилових установ. Що одне це може зробити роботу деяких установах більш швидкою і більш легкою. Під час війни ми повинні працювати не тільки ретельніше, але й швидше. У солдата на фронті немає тижнів на роздуму на те, щоб вибудовувати свої думки в лінію або складати їх в запорошений архів. Він повинен діяти негайно або ж він життя. В тилу ми не втрачаємо життя. В тилу. Якщо ми працюємо повільно, зате піддаємо небезпеці життя нашого народу. Кожен повинен навчитися приймати до уваги мораль війни та враховувати справедливі вимоги народу, який працює і б'ється. Ми не з хто псує задоволення іншим, але ми також не потерпимо, що хтось перешкоджав нашим зусиллям. Так, наприклад, неприпустимо, що деякі чоловіки і жінки тиждень відпочивають на курортах і в санаторіях, віднімаючи місця у солдатів, які у звільнені або у які озвільнені або у робітників, які мають право на відпустку після року важкої праці. Це неприпустимо, і з цьому треба покласти край. Війна не час для розваг. Поки вона не закінчиться, ми будемо знаходити саме глибоке задоволення в праці та битві. Тих, хто цього не розуміє сам, потрібно навчитися розуміти. А якщо необхідно змусити. Для цього можуть знадобитися найжорстокіші заходи. Прем'єра виглядає не дуже красиво, коли ми приділяємо величезну увагу пропаганді теми колеса мусять крутитися заради перемоги. І в результаті люди утримуються від непотрібних поїздок тільки для того, щоб споглядати, як безробітні шукачі задоволено отримують для себе більше місця в поїздах. Залізниця служить для перевезення військових товарів, так само, як і людей, що займаються військовими справами. Відпуску заслуговують тільки ті, кому потрібно відпочити від важкої праці. У фюрера не було жодного дня відпустки з тих пір, як почалася війна. І Якщо перша особа держави ставиться до своїх обов'язків настільки серйозно і відповідально, слід очікувати, що його наслідує кожен громадянин. З іншого боку, уряд робить все, що може, щоб надати робітникам відпочинок, так необхідний для них ці нелегкі часи. Театри, кінотеатри та концертні зали працюють у повному обсязі. Радіо працює над розширенням і поліпшенням своєї програми. Ми не хочемо, щоб у нашого народу був похмурий зимовий настрій. Те, що служить народові та підтримує його бойову і робочу робочу потужність, корисне і життєво необхідне для військової економіки, ми хочемо усунути зворотне. Тому для того, щоб врівноважити заходи, про які я говорю вище. Я наказав, щоб кількість культурних і духових установ, які служать для людей, була не зменшена, а збільшена. Поки вони допомагають та не заважають військовій економіці, уряд має їх підтримувати. Це відноситься і до спорту. Спорт в даний час не тільки для певних кіл. Це справа всього народу. Звільнення атлетів від військової служби недоречно. Мета спорту загартувати тіло. Причому для того, щоб використовувати його відповідним чином тоді, коли народу це найбільш необхідно. Фронт поділяє наше бажання. Весь німецький народ, палко, нас підтримує. Він більше не має наміру миритися з речами, які тільки. Забирає час і ресурси. Він не буде миритися зі складними анкетами з кожного питання. Він не хоче забивати собі голову тисячами дрібниць, які в мирний час може бути і важливо, але під час війни відступає на другий план. Також немає потреби постійно нагадувати йому про його борг, ставлячи в приклад величезні жертви наших солдатів під Сталінградом. Він знає, що йому робити. Він хоче, що всі начальники, прості працівники, багаті і бідні, поділяли спартанський спосіб життя. Фюрер дає всім нам приклад, якому повинен слідувати кожен, слідувати кожен. Він не знає нічого, крім турбот. Ми не хочемо залишати все це йому одному, а хочемо взяти у нього ту частину, з якою ми спроможні впоратися. Сьогодення для кожного справжнього націонал-соціаліста. Разюче нагадує період боротьби Ми завжди діяли саме так. Ми йшли з народом крізь вогонь і воду. І саме тому народ ішов за нами. Ми завжди несли наш тягар разом з народом, і тому він був для нас не важким, а легким. Народ хоче, щоб його вели. Ніколи ще в історії народ не підводив відва... не підводив відважне і сильне керівництво в критичний момент. Дозвольте мені у зв'язку з цим сказати кілька слов про практичні заходи в рамках нашої тотальної війни, які ми вже прийняли. Завдання полягає в тому, щоб звільнити солдатів для фронту, а робітників для військової промисловості. Це першочергові цілі. Нехай навіть вони будуть досягнути за рахунок рівня нашого суспільного життя. Це не означає, що наш рівень життя буде постійно знижуватися. Це всього лише засіб для досягнення мети тотальної війни. результаті цієї кампанії для сотень тисяч людей було скасовано звільнення від військової служби. Звільнення надавалось тому, що у нас було недостатньо кваліфікованих робітників для заповнення посад, які залишилися вільними, якщо б звільнення було скасовано. Причина для наших нинішніх заходів мобілізація необхідних працівників. Ось чому ми звернулись до чоловіків, які не працюють на військовому виробництві та до жінок, які не працюють взагалі. Вони не можуть ігнорувати, і вони не будуть ігнорувати. Наш заклик, трудові обов'язки для жінок досить широкі. Це, втім, не означає, Кого зобов'язує закон? Вітаються всі бажаючі. Чим більше людей буде працювати на військову економіку, тим більше солдатів для фронту можна буде отримати. Наші вороги заявляють, що німецькі жінки не спроможні замінити чоловіків у військовій економіці. Це може бути справедливо для певних областей, що вимагають важкої праці. Але переконаний, що німецька жінка сповнена рішучості зайняти місце, залишена чоловіком, який пішов на фронт. Причому зробити це якомога швидше. Нам немає потреби вказувати на приклад більшовизму. Роками мільйони кращих німецьких жінок успішно працювали на військовому виробництві, і вони з нетерпінням чекають, щоб до них приєдналися і інші жінки щоб їм допомогти. Всі ті, хто долучається до роботи, тим самим лише приносить відповідну подяку тим, хто воює на фронті. Сотні тисяч жінок вже приєдналися, і сотні тисяч приєднаються в майбутньому. Ми сподіваємося незабаром звільнити армію робітників, які в свою чергу звільнять армії солдатів які воюють на фронті. Я був би невисокої думки про німецьких жінок, якби думав, що вони не хочуть прислухатися до мого заклику. Вони не будуть намагатися слідувати букві закону або прослізнути крізь залишені лазівки. Деяких хто спробує це зробити, нічого не доб'ються. Ми не будемо дивитися на довідки від лікарів. Також ми не будемо слухати виправдання на тих жінок, які стверджують, що їх чоловік, родич чи близький друг потребує допомоги, лише б тільки ухвалитися від роботи. На це ми реагуватиме мов відповідно, деякі хто спробує на це піти, тільки втрать повагу оточуючих. Люди стануть їх зневажати. Так ніхто не вимагає, щоб жінка, яка не має необхідної фізичної сили, йшла працювати на танковий завод. Однак у військовій промисловості багато інших занять, які не вимагають великих фізичних зусиль, які жінка зможе виконувати, навіть якщо вона виходить з вищих кіл. Немає нікого, хто був би занадто гарний для роботи, і перед нами стоятиме вибір, або відмовитися від того, що у нас є, або втратити все. Настав час запитати жінок які мають прислугу, чи дійсно вона їм необхідна. Піклуватися про дім і дітей можна і самому, тим самим звільнивши прислугу для інших справ, або ж довірити будинок і дітей турботам прислуги або НММВ. І піти працювати самій Життя. може здаватися не таким приємним, як за мирних часів. Однак зараз на мира війна. Жити в комфорті ми зможемо після того, як виграємо війну. Зараз же ми повинні жертвувати нашим комфортом заради перемоги. Солдатські дружини це вже точно розуміють. Вони знають, що їх борг перед своїми чоловіками підтримувати їх, виконуючи роботу, що має значущість для військових цілей. Перш за все, це справедливо для сільського господарства. Дружини селян повинні дати гарний приклад, як чоловіки, так і жінки повинні бути впевнені, що під час війни ніхто не працює менше, ніж у мирний час. Навпаки, в кожній галузі треба працювати ще більше. При цьому не варто припускатися помилки і залишатися на бік уряду. Уряд може тільки встановлювати загальні керівні принципи, а от втілювати ці принципи в життя це вже справа робітників під надихаючим керівництвом партії. Причому діяти потрібно швидко. Слід піти далі законних вимог. Доброволець, ось наше гасло. Як гауляйтер Берліна, я звертаюся зараз. Перш за все до моїх берлінських товаришів. Вони показали скільки прикладів благородної поведінки та відваги під час війни, що і зараз вони не підведуть. Їх практична поведінка і бадьори настрій всупереч війні вибрали. Їм добре ім'я у всьому світі. Це добре ім'я. Потрібно зберігати і зміцнювати. Якщо я закликаю моїх берлінських товаришів робити роботу швидко, ретельно і без карг, то я знаю, що вони мене послухають. Ми не хочемо скаритися на повсякденні труднощі або борчати один на одного. Навпаки, ми хочемо вести себе не тільки як мешканці Берліну, але і як німці, а саме працювати діяти, брати ініціативу в свої руки і робити щось, а не давати це робити для когось іншого. Невже хоче та німецька жінка захоче проігнорувати мій заклад за рахунок тих, хто воює на фронті? Невже хтось захоче поставити свій особистий комфорт вище національних зобов'язань? Невже хтось у світлі страшної небезпеки, яка загрожує нам? стала думати про свої приватні потреби, а не про вимогу війни. Я з презирства відкидаю ворожу заяву, згідно якою ми наслідуємо більшовизм. Ми не хочемо наслідувати більшовизм, ми хочемо перемогти, які б засоби для цього не знадобилися. Німецька жінка краще за інших зрозуміє, що я маю на увазі, бо вона вже давно знає, що війна яку сьогодні ведуть наші чоловіки. Це насамперед війна для захисту дітей. Те на світі, що вони є, охороняється найціннішою кров'ю нашого народу. Німецька жінка повинна за власною ініціативою заявити про свою солідарність з бійцями чоловіками. Вона повинна вступити в ряди мільйонів робітників у тилу армії. Причому зробити це завтра, а не післязавтра. Поміж німецьких людей має пройти річка готовності. Я сподіваюся, що владі повідомить про це, про себе незличена кількість жінок і передусім чоловіків, які не виконують важливу роботи для фронту. Той, хто дає швидко, дає вдвічі більше. Наше сільське спільне господарство стає все більш міцним. Це торкається в особливості страхової та банківської системи податкова система, газети, журналів, які мають значення для правильної військової економіки, а також малозначної партійної та урядової діяльності. Крім того, це вимагає ще більше спростити наш спосіб життя. Я знаю, що велика частина нашого народу йде на великі жертви. Я розумію їхні жертви, і уряд намагається забезпечити їм необхідний прожитковий мінімум, але дехто має залишитися. і дехто повинен нести тягар. Коли війна закінчиться, ми знову Відбудуємо те, від чого відмовляємося. Ще більше щедрості, ще прекрасніше держава в цьому нам допоможе. Я рішуче відкидаю звинувачення в тому, що наші заходи знищать середній клас або ж призведуть до монополізації економіки. Після війни середній клас поверне собі свої економічні та соціальні позиції. Нинішні ж заходи необхідні для військової економіки. Їх мета не змінити структуру економіки, а лише викрати війну якомога швидше. Я не сперечаюся з тим, що в майбутні тижні наші заходи викликають тривогу. Вони додадуть нам друге дихання. Ми готуємо фундамент для майбутнього літа, не звертаючи уваги на погрози і хвастощі ворога. Я щасливий розкрити цей план перемоги німецького народу. Він не тільки приймає ці заходи, він їх сам зажадав. Він вимагав їх сильніше, ніж коли-небудь раніше під час війни народ хоче дії, настав час для цього. Ми повинні використовувати наш час для того, щоб підготувати майбутні сюрпризи. Я звертаюся зараз е, до всього німецького народу, і, зокрема, до партії, керівник тоталізації нашої внутрішньої військової економіки. Це не перша серйозна задача, з якою ви зіткнулися, і щоб з нею впоратися, ви повинні привнести сюди традиційний революційний натиск. Вам доведеться мати справу з лінію з лінію і ладарством, які час від часу можуть проявлятися. Уряд видав загальні директиви і в найближчі тижні видав додаткові директиви. Про дрібні питання, які не містяться в цих директивах, повинен подбати народ під керівництвом партії. Для кожного з нас понад усе Стоїть один моральний закон, робити нічого, що шкодить військовій економіці, і робити все, що наближає перемогу. В минулі роки ми часто згадували приклад Фрідріха Великого в газетах і на радіо. Ми не мали права так чинити, бо згідно Шліфену, незадовго до початку третьої Селезької війни, 5 мільйонів прусаків Фрідріха II протистояли 90 мільйонів європейців. На другому році страшної семирічної війни. Він зазнав поразки, яка потрясла Прусію до самого основу. У нього ніколи не було достатньо кількості солдатів і зброї, щоб битися, не ризикуючи при цьому всім. Його стратегія завжди полягала в імпровізації, однак його принцип було нападати на ворога кожен раз, коли це було можливо. Так у нього були поразки, але головним е, чином було не це. Що було головним, так це те, що Великий Король залишався нескореним, що мінливий рок війни був нездатний хитнути, що його серце долало всі небезпеки. В кінці семирічної війни йому був 51 рік. Він залишився без зубів, йому мучили подагра і тисячі болячок. Однак він стояв не спустошеним полем бою, як переможець. Як можна порівнювати нашу ситуацію з його? Давайте покажемо таку ж волю і рішучість, яку показав він. І коли прийде час, давайте діяти так, як діє він залишаючись непохитними, незважаючи на які примхідоли. І давайте, так само, як і він, здобудемо перемогу навіть при самих несприятних обставинах. І давайте на мить не сумніватися у величі величі нашої справи. Я твердо переконаний, що німецький народ був глибоко вражений ударом долі під Сталінградом. Він глянув в обличчя суворої і безжалісної війни. Тепер він знає страшну правду і з повної рішучості слідувати за фюрером крізь вагоні воду. В останні дні англійська та американська преса багато писали відносно німецького народу під час кризи. Схоже, англійці думають, що вони знають німецький народ набагато краще, ніж ми, його керівництво. Вони дають лицемірні поради щодо того, щоб нам робити і що не робити. Вони думають, що сьогоднішній німецький народ це теж німецький народ, що і в листопаді 18 року, який став жертвою їх переконливої брехні. Мені немає потреби доводити брехливості їхніх тверджень. Це зробить німецький нарід, який бореться та працює. Втім, німецькі товариші для того, щоб ще більше прояснити ситуацію. Я хочу задати вам декілька питань. Я хочу, щоб ви відповіли на них в міру ваших знань згідно вашої совісті, після того, як 30 січня аудиторія зустріла мене оплеском наступного дня. Англійська прес повідомила, що все це було пропагандистським шоу. не відображаючи справжні думки німецького народу. Я запросив на сьогоднішнє зібрання типових представників німецького народу в кращому сенсі цього слова. Переді мною ряди поранених німецьких солдатів зі Східного фронту, без ніг і без рук, з пораненими тілами, які втратили зір, що прийшли з доглядальницями. Чоловіки у розквіті сили з милицями. 50 з них носять лицарський хрест дубовим листям, будучи яскравими прикладами нашої боротьби на фронті. За ними робітники з берлінських танкових заводів, за ними партійні службовці, солдати, лікарі, вчені, артисти, інженери, архітектори, вчителі, чиновники та службовці установ, горді представники кожної галузі нашого інтелектуального життя, які навіть посеред війни творять чудеса людського генія. Я бачу в палаці спорту тисячі німецьких жінок. Тут є і молодь, і люди похилого віку. Жоден кляс, жодна професія, жоден вік не залишиться без запрошення. Я можу з усією впевненістю сказати, що переді мною зібралася показова вибірка німецького населення. Як з тилу, так і з фронту. Чи це так? Так чи ні? Ви, мої слухачі, на даний момент являють собою весь народ. Я хочу дати вам 10 питань, які ви відповісте за німецький народ на весь світ. Але перш за все для наших ворогів, які слухають нас по радіо. Англійці стверджують, ніби німецький народ втратив віру в перемогу. Я питаю вас, чи вірите разом з фюрером і нами в повну і остаточну перемогу німецького народу? Я питаю вас, чи маєте ви намір йти за фюрером крізь вогонь та воду до перемоги? І чи готові ви взяти на себе? навіть найважчого особистого тягаря. Друга. Англійці кажуть, ніби німецький народ втомився воювати. Я питаю вас, що ви готові йти за фюрером як фаланга тилу, стоячи позаду армії і вести війну з фанатичною рішучістю, незважаючи ні на які повороті доли, до тих пір, поки перемога не буде нашою. Третє, англійці стверджують, ніби у німецького народу більше немає бажання приймати зростаючу вимогу уряду до праці на військові цілі. Я питаю вас, чи маєте ви і весь німецький народ працювати, якщо фюрер накаже 10, 12 і в разі необхідності 14 годин на день і видавати, віддавати все для перемоги. Четверте. Аналізи стверджують, ніби німецький народ не схвалює прийняти урядом заходу з тотальної війни. Ніби він хоче не тотальної війни, а капітуляції. Я питаю вас, чи ви хочете тотальної війни. Якщо буде потрібно, чи хочете ви ще більш тотальної і радикальної війни, ніж ви взагалі можете сьогодні уявити. П'яте. Англійці стверджують, ніби німецький народ втратив віру фюрера. Я питаю вас, чи довіряєте ви фюреру ще більш міцніше і непохідніше, ніж раніше. Чи готові ви цілком і повністю йти за ним, куди він не пішов, і робити все, що тільки потрібно для доведення війни до переможного кінця? Немов по команді піднімається ціле море прапорів, як найвищий вираз урочистої миті, коли НАТО віддає честь фюреру. Шосте, я питаю вас, чи ви готові тепер віддаватися свої сили для забезпечення Східного фронту людьми і озброєм, необхідним йому для того, щоб завдати більшовизму смертельний удар. Сьома, я питаю вас, чи присягаєте ви урочисто перед фронтом, що тил надійна стоїть за ним і що ви віддасте йому все, що йому потрібно для перемоги. Восьме, я питаю вас, чи хочете ви, особливо жінки, щоб уряд робив все можливе, щоб спонукати німецьких жінок, віддавати всі свої сили роб роботі задля військової економіки а також звільнити чоловіків для фронту скрізь, це тільки можливо. Тим самим надавши допомогу чоловікам на фронті. Дев'яте, я питаю вас, чи схвалите ви в разі необхідності на радикальніші заходи проти невеликої кубки ухильників і спекулянтів, які роблять вигляд, ніби зараз не війна, а мир, і використовують народну потребу в своїх корисливих цілях. Чи згодні ви, що ті? хто завдає шкоди військовій економіці, повинні позбутися голови. Десяте і останнє. Я питаю вас, чи згодні ви, що перш за все під час війни згідно до платформи Націонал Соціалістичної партії всі повинні мати однакові права і обов'язки, що ТЕЛ повинен нести важкий тягар війни. Спільне і що тягар слід поряду розділити між начальниками і простими службовцями, між багатими і бідними. Я задав питання, і ви мені на них відповіли. Ви частину народу, і ваші відповіді це відповіді німецького народу. Ви сказали нашим ворогам. Те, що вони повинні були почути, щоб у них не було ніяких ілюзій та помилкових ідей. Зараз так само, як і в перші години нашого правління, і в наступні 10 років ми тісно згуртовані з німецьким народом. За нами наймогутніший союзник на всій землі, сам народ. І він сповнений рішучості йти за фюрером, щоб не трапилося. Він готовий нести найважчий тягар, лише б це призвело до перемоги. Яка сила на землі зможе перешкодити? Нам досягти цієї мети. Ми повинні перемогти, ми переможемо. Я стою зараз перед вами не тільки як представник уряду, але і як представник народу. Навколо мене мої старі партійні товариші, що займають високі народні та урядові посади. Поруч зі мною сидить мій товариш Шпер. Фюрер доручив йому вкрай важливе завдання з мобілізації німецької військової промисловості. і постачання до фронту всієї необхідної зброї. Поруч зі мною сидить мій товариш Лей. Фюрер поклав на нього керівництво німецькими робітниками, включаючи навчання їх постійної роботи для задля військової економіки. Мою глибокому боргу перед нашим товаришем Заукалем, якому фюрер доручив доставити до Райху сотні тисяч робітників для підтримки нашого народного господарства. Це те що наш ворог зробити неспроможний, З нами також всі керівники партії, армії уряду. Ми, діти народу, згуртовані самим критичним моментом за всю нашу національну історію. Ми обіцяємо вам, обіцяємо фронту, обіцяємо фюреру, що ми перетворимо тил в таку силу, який фюрер і його солдати зможуть повністю довіряти. Ми урочисто клянемося, що будемо робити в нашому житті і роботі все, що необхідно для перемоги. Ми наповнимо наші серця політичним завзяттям, вічним вогнем, який палав під час великих битв партії і держави. Ніколи під час цієї війни ми не дозволимо собі стати жертвою брехливої та лицемірної об'єктивності, яка стільки разів приносила велике нещастя для німецького народу протягом його історії. Коли почалася війна, ми звернули наш погляд до народу і тільки до народу. Те, що служить його боротьбі за життя, добре це треба захочувати. Те, що шкодить його в боротьбі за життя погана. І це треба усувати і викорінювати. З гарячим серцем і холодною головою ми подолаємо нелегкі проблеми цієї стадії війни. Ми на шляху до остаточної перемоги. ця перемога спочиває на вірі фюрера. Цього вечора я хочу ще раз нагадати всьому народові про його обов'язок. Фюрер чекає, що наші майбутні вчинки затьмарять усе, що ми робили досі. Ми не хочемо обдурити його очікувань. Так само, як ми пишаємося ним, він повинен пишатися нами. Великі кризи і потрясення в народному житті показують, хто справжній чоловік і хто справжня жінка. У нас більше немає права говорити про слабку стать. Про обидві стати виявляють однакову рішучість і однаково духово, міць, народ, готовий на все. Фюрер наказав, і ми підемо за ним. У цю годину національних роздумів і міркувань ми твердо і непохитно віримо в перемогу. Ми бачимо і перед собою. Нам треба, треба тільки простягнути до неї руку. Ми повинні навчитися підкоряти для неї геть усе. Таким є обов'язок даної хвилини. І наше гасло повинно бути таким. Прокинься, народе, і нехай вдарить буря. Шлюз. Розділ четвертий. Мімікрія. Стаття опублікована в націонал соціалістичній газеті Тас Райх 20 липня 41-го року. Незабаром після початку війни Німеччини з СРСР один із найбільш лютих та вдалих нападів Геббельса на жидів. Енциклопедична, енциклопедична довідка мімікрія від грецького мімікос наслідувальної. У тварин один з видів забарвлення покривів тіла, при якому тварина схожі на предмети навколишнього середовища, рослини та неїстівних або хижих тварин, сприяє збереженню тварини в боротьбі за існування у переносному значенні безпринципне пристосування до навколишніх суспільних умов. Один з найвідоміших природів тварини, що володіє мікрією, хамілеон. Жиди! майстри відлаштуватися під оточення. При цьому вони ані трохи не змінюють свої, свої натури. Вони хамелеони. Вони володіють природним чуттям, що дозволяє їм відчувати небезпеку, а їх прагнення до самозбереження, як правило, дає їм належні шляхи та способи для уникнення небезпеки без жодного ризику для свого життя і без необхідності при цьому бути сміливими. Виявити їх підступні і слізькі методи не так то легко. Потрібно бути досвідченим спеціалістом з жидів, щоб зрозуміти, що відбувається, коли їх викривають. Їхня відповідь проста і примитивна. Вона полягає в неймовірному неймовірному нахабстві, яке приносить плоди, оскільки більшість людей навіть не припускає, що можна бути таким нахабним. Шопенгауер якось сказав, що жит майстер брехні. І він такий великий спеціаліст зі спотвореної істини, що може сказати своєму ні про що не подозріваючому опонентові прямо протилежна істина, навіть щодо самого зрозумілого Питання Він робить це з таким вражаючим нахабством, що збиває слухача з пантелику в цей момент. Жит, як правило, перемагає. Жит звучить зву... звуться хуспою з хуспою. Хуспа це чисто жидівський вираз, який просто не перекладається на будь-яку іншу мову, оскільки хуспа це поняття, яке можна виявити тільки серед жидів в інших мовах не потрібно було вигадувати таке слово, оскільки цей феномен для них є незнайомим. Хуцпа це безмежна, брутальна і неймовірна нахабність і безсоромність. Після того, як ми мали сумнівне задоволення зіткнутися з жидами, ми мали більш ніж достатньо прикладів типової жидівської риси характеру, званої ними хуцпою. Боягузи стали героями. а порядні, працьовиті і відважні люди мерзеними ідіотами або дурними, жирні і спітніли біржовики відносили себе комуністами, які рятують світ, а бравих солдатів зображували як тварин. Нормальні сім'ї з глузуванням називали розплідниками в той час, як полігамію розхвалювали як вищу форму. Е, людського розвитку, найогідніший мотлах, який тільки міг створити людський розум, представлявся як велике мистецтво, в той час як справжнє мистецтво презирливо називали кітчем. Вбивця був не злочинцем, а жертвою. Такою була система громадського обману, яка, якщо її застосувати достатньо довго, калічить народ як в культурному, так і в духовому плані з, з часом пригніше будь-який вид оборони до націонал-соціалізму. Рай був прямо посеред цієї смертельної небезпеки, якби наш народ в саме останній момент не прийшов до тями, то наша країна дізріла би для більшовизму, самої страшної інфекції, якою жид може жиди можуть заразити нарід. Більшовизм це також вираж, вираж, вираження жидівської хуцпи, буйним жидівським партійним лідерам і хитрим жидівським капіталістам. Вдалися до самого безсоромного тактичного ходу, який тільки можна собі уявити. Вони підняли на класову боротьбу так званий пролетаріат, нещадно роздуваючи справжні і вигадані проблеми. Їх метою було загальне панування жидів. Жорстка плутократія використовувала соціалізм задля встановлення жорсткої фінансової диктатури. Світова революція мала поширити цей експеримент з Радянського Союзу на весь світ. Результатом цього стало би світове панування жидів. Націонал-соціалістична революція стала смертельним ударом по цій спробі. І після того, як міжнародне жидівство зрозуміло, що їхні агітації вже недостатньо для того, щоб захопити різні європейські народи. Вони вирішили дочекатися війни. Вони хотіли, щоб та тривала як можна довше, щоб після її закінчення вони змогли встановити більшовицький терор і більшовицьке насильство над ослабленою, виснаженою і безпорадною Європою. Такою була мета московських більшовиків від самого початку війни. Вони хотіли вступити до неї тільки тоді, коли б для них була гарантована легка і надійна перемога, стримуючи між тим достатню кількість німецьких військ, щоб не дати Німеччині домогтися остаточної перемоги на Заході. Можу уявити собі волання сказу в Кремлі, коли в один недільний ранок вони виявили, що меч Юрера розрізав їх павутину, відкану з брехні та інтриг. До того моменту жидівські більшовицькі керівники хитро трималися на задньому плані. Ймовірно, помилкою помилково вважають, що так вони зможуть нас обдурити. Літвінів і Каганович рідко коли з'являлися на публіці. За лаштунками, однак, вони робили свою підлу роботу. Вони намагалися переконати нас в тому, що жидівські большевики в Москві і жидівські плутократи в Лондоні і Вашингтоні це вороги. При цьому, однак, вони потайки планували нас душити. Це доводиться тим, що вони погоджували один з одним той момент, коли їх діявольська гра буде розкрита, необізнані народи і з іншого боку безсумнівно, безсумнівно вражені такою перспективою, заспокоювалися з допомогою тактичних заходів. Так, наприклад, в Москві жиди скасували союз войовничих безбожників, при тому, що всього лише декількома днями раніше бути членом цієї організації для провідних радянських шишок було справою честі. Відтепер релігійна свобода гарантувалася всьому СРСР. У світовій пресі ширилися брехливі новини, які оголошували, крім інших брехни, що в радянських церквах знову дозволили молитися. Англійці так і не наважилися програвати інтернаціонал нічам на своєму радіо. Оскільки Іден зробив цікаву заяву, згідно з якою більшовики були не союзниками, а всього лише соратниками по боротьбі даний момент інтернаціонал для британського народу це вже занадто, але вони зі шкіри геть лізуть, щоб представити Сталіна великим державним діячам і чудовим соціальним реформатором, якого можна порівняти хіба що тільки з Черчиллем. Вони роблять все можливе, щоб знайти і інші подібності між славними демократіями Москви і Лондона. Що цікаво в цьому відношенні, вони не так вже й далекі від істини різними вони можуть здаватися тільки недосвідченим людям. Для експертів ж вони схожі, як дві краплі води, і тут і там працюють жиди, неважливо на сцені або за лаштунками. Коли вони моляться у Москві та виспівують інтернаціонал у Лондоні, вони роблять те, що жиди робили завжди. Вони займаються мімікрією, вони підлаштовуються під навколишнє середовище, повільно крок за кроком так, щоб не потривожити і не розбудити інших. Вони дуже злі за те, що ми їх викрали. Вони знають, що ми розпізнаємо їхню суть. Жит відчуває себе в безпеці тільки тоді, коли він може залишатися невидимим. Він скаже ні, коли розуміє, що його було розкрите. Досвідчений експерт жидів завжди зможе розпізнати у образах і скаргах добре відомі старозавітні спалахи ненависті. Вони вставали у нас на шляху так часто, що втратили всієї своєї оригінальності. Для нас вони представляють тільки психологічний інтерес. Ми спокійно чекаємо, поки людь жидів не досягнуть своєї нижчої точки. Після цього вони починають розвалюватися. Вони мелять усілякі нісенетниці і тим самим викривають себе. Передачі, які транслюються по радіо Москви і Радіо Лондон, так само, як і статті що з'являється в більшовицьких та плутократичних органах друку, просто не піддаються опису. Лондон завжди віддавав перевагу Москві, яка дозволяє йому зберігати вихованість і змішуватися з ландшафтом. Московські жиди вигадують брехню, усілякі злочини, а лондонські жиди поширюють їх втілюючи форму повідань, придатних для простодушних буржуа. Роблять вони це зрозуміло тільки з почуття професійного обов'язку. Страшні злочини у Лемберсі, які потрясли весь світ, більшовиками, звичайно, вже не здійснювалися, а є вигадка Міністерства пропаганди. Неважливо, що німецька кінохроніка надала всьому світу докази. Ми зрозуміло пригнічено мистецтво і науку, зате більшовизм є справжнім центром культури, цивілізації людяності. Особисто нам принесло велике задоволення недавня заява Радіо Москва. Воно було до того жалюгідним і смішним, що лунало майже як похвала. Ми вважаємо, що жидівський оратор пам'ятає старі добрі берлінські часи. Якщо з пам'яті у них все в порядку, то вони повинні пам'ятати, що за всі їхні образи, зрештою, доводиться тримати відповідь. Кожен вечір вони оголошують, що хочуть дати на вніс та нам та всім іншим фашистським свіням. Що ж, панове, мріяти нешкідливо, все це сильно нагадує якусь траєкомедію. Жид, говорять, жиди говорять так, ніби вони справді сильні, але скоро вони зберуть свої манатки і дерменуть від наступаючих німецьких солдатів. Куї ду жуїв ен мерют. Хто годуватиметься з рук жида, той загине. Можна з повною впевненістю сказати про всі, про всі ті, на чому боці жиди вже програли. Вони найкращий стов прийдешньої поразки. Вони несуть насіння руйнування. Вони сподівалися, що ця війна призведе до останнього відчайдушного удару по націонал-соціалістичній Німеччині та пробуджена Європі. Вони потерплять крах. Вже сьогодні ми починаємо чути по всьому світу голосу зневірених та підкорених народів. Усьому виною жиди, усьому виною жиди. Суд, який винесе вирок, буде страшний. Нам нічого не потрібно робити самим. Це відбудеться за лише, тому, що це має статися. Кулак пробудженої Німеччини вже зробив цю расову гидоту. І за ним неодмінно буде кулак пробуд, пробуджена Європу. І тоді мімікрія жидів не допоможе. Їм доведеться постати перед своїми обвинувачуваннями. Суд народів буде судити свого гнобителя, і настане удар безжалісний і нещадний. Світовий ворог впаде, Європа знайде світ. Розділ п'ятий. Посібник для майбутніх фюрерів. Дві невеличкі статті Геббельса про, про якості, якими повинен волити вождь. 20 порад для диктатора та тих, хто хоче ним стати. Дарангріф 1 вересня 32-го року. Айн. Для диктатури потрібні три речі: людина, ідея та послідовник. Готовий жити заради людини та ідеї, якщо необхідно віддати за них життя. За відсутності людини диктатура безнадійна. За відсутності ідеї неможливо. Якщо ж відсутні послідовники, то така диктатура просто невдалий жарт. Цвай! Диктатура при необхідності може йти проти парламенту, але вона ніколи не повинна йти проти народу. Драй! Сидіти на багнетах не дуже то зручно. Фір! Первіне завдання диктатора зробити популярним те, чого він хоче. Привівши волю народу у відповідність зі своєю, тільки в цьому випадку широкі маси згодом підтримують його і приєднаються до його лав. Фюнф! найвища обов'язок диктатора соціальна справедливість. Якщо люди відчуватимуть, що диктатор являє собою нечисленну велику буржуазію, яка не має нічого спільного з ними, то вони будуть бачити в диктаторі Найлютіше ворога і швидко його скинуть. Зекс! Диктатури зможуть врятувати народ у тому випадку, якщо вони будуть знати способи кращі від колишніх форм правління, з якими вони борються. І якщо їхня влада буде настільки міцно спиратися на народ, що вони будуть залежати від зброї від своїх послідовників. Зівен, диктатор не потрібно йти за волею більшості, однак він повинен бути спроможним використати волю народу. Ахт! Керувати партіями і масами це те ж саме, що правити народом. Той, хто губить партію, приведе народ на край прірви. Політичне вміння зовсім не полягає у використанні нечесних методів для отримання міністерської посади за рахунок інших. Найн. Диктатури повинні вміти вижити, виживати за рахунок власних духовних ресурсів. Неприпустимо, якщо все добре в їхніх ідеях походить від опонентів, а все те, що не походить від опонентів, є поганим. Це Не варто соромитися здатності говорити. Це є ганебно тільки тоді, коли слова не підкріплюються слова справами. Красиво говорити добре, сміливо говорити робити ще краще. Типовий реакціонер як правило, не вміє не говорити, ні діяти. Йому якимсь чином вдалося отримати владу, але він поняття не має щось з нею робити. Ільф. Ніщо не є таким чужим диктаторському мисленням, як буржуазна концепція об'єктивності. Диктатура суб'єктивна вже по самій своїй суті. Вона обов'язково встає на чию-небудь сторону. Якщо вона не забіле, вона повинна бути проти чорного. Якщо ж другого не відбувається, виникає безпека того, що люди почнуть сумніватися в її чесності з приводу першого. 12. Диктатура відкрита говорить про те, що вона собою являє, чого вона хоче. Ніщо так не чуждо, чуждо для неї, як ховатися за суд та зовнішньою стороною. У неї є сміливість не тільки діяти, але й робити заяви. Драйсінг. Диктатури, що ховаються за законом, щоб надати собі видимість законності. Нехай навіть їх дії свідчать про протилежне, довго не протягнуть, вони загинуть через свою некомпетентність, залишивши по собі хаос та сум'яття. Ферцік, тільки ті, кому не вистачає сміливості вступити в партію, хваляться. Що вони вищі партії, коли руйнуються світи, коли тремтять основи, коли революційний запал охоплює цілі народи і держави, потрібно вступити в партію. Потрібно бути за чи проти. Той, хто стоїть за напівдороги, буде розідраний протиріччями, ставши жертвою власної нерішучості. Фьонсіх. Це може звучати смішно, але це дійсно так. Сутність диктатора не повинна залежати від його імені можна правити навіть якщо ти Іванов чи Петров. А за право отримати звання потрібно боротися. Його не можна досягти нечесним шляхом. Зекс. Справжній диктатор залежить від самого себе у той час, як його лежедвійник ховається за правилами і залежить від юридичних параграфів, задля чого, щоб виправдати свої вчинки. Зібанці, все геніальне є простим, а все просто геніальне. Дрібним людям подобається приховувати свою нікчемність за складними речами. Ах, цих армія існує для того, щоб захищати країни від зовнішньої агресії загрози, не для того, щоб набити народ в інтересах кубки узурпаторів. Диктатура, яка не зможе захистити себе за допомогою своїх прихильників, заслуговує того, щоб її повалити. Нонсік, Пріма Дерівера. Диктатор з паніки позбувся влади у 30-му році, був скинутий через те, що його влада сподівалася на зброю, проте з боку народу він завойовував тільки ненависть і презирства. Тлонцик, те, що робить Муссоліні, є непохитним, бо він кумир свого народу. Він повернув для Італії те, що завжди було найкращою надійною основою держави довіру. Шлюз. Фюрер. Дана стаття була опублікована в газеті Гриф 22 квітня 29 року з нагоди 40-річчя Адольфа Гітлера. В ній Геббельс пояснює суть лідерства і закончив коротку згадку про фюрера. Починаючи з 33 року, Геббельс щорічно виступав з промовою з нагоди дня народження фюрера. Вождь повинен володіти характером, волею, талантами і удачі, Якщо ці чотири чотири якості гармонійно поєднуються в одній видатній особистості, то ми маємо людину, покликану історію. Характер це найважливіший фактор. Знання, читання книг, досвід та практика приносять більше шкоди, ніж користь, якщо вони не ґрунтуються на сильному характері. Характер дозволяє їм досягти найвищого прояву. Для цього потрібна сміливість витривалість, енергія і послідовність. Сміливість дає людині тільки здатність розпізнавати, що є добро, але й говорити про це та робити це. Витривалість дає йому здатність переслідувати обрану ціль, нехай навіть на його шляху стоять, здавалось би, непереборні перешкоди і проголошувати її нехай навіть вона не популярна, нехай навіть вона. Е, робить його популярним. Енергія мобілізує сили, ризикувати усім заради мети і стійкості термоцеї. Послідовність дає для його зору і розуму гостроту знань і локи в думках тоді, якщо надає дійсно великим людям здатність досягати уваги вічно коли у них мас. Ці можні чесноти разом утворюють те, що називається характером. Характер, коротко кажучи, є стилем та поведінкою у найвищій формі. Воля піднімає характер з індивідуалістичного рівня до рівня універсального. Воля перетворює людину з характером на людину політичну. Будь-яка визначена людина щось хоче і готова вистину використовувати будь-які засоби для досягнення своєї мети. Воля служить відмітною ознакою між людиною, яка діє і людину, яка лише думає. Вона посередник між знаннями та діями. Набагато важливіше до того, що є правильним, ніж просто знати те, що є правильним. Це особливо справедливо для політики, яка користь від того, що я знаю ворога, якщо при цьому мене немає бажання його знищити. Багато хто знає, чому на Німеччину обрушилось нещастя, але мало у кого є бажання покласти кінець її бідам що відрізняє того, хто покликаний для лідерства від усіх інших, та це наступне. Він не тільки бажає хотіти, але й хоче бажати. Але в політиці важливо не тільки те, чого ти хочеш, але і те, чого ти домагаєшся. Це приводить нас до третьої якості політично обдарованої особистості таланту. Прогрес вимагає досягнень. Лідерство означає хотіти чогось і бути в змозі показати спосіб для. Виконання того, що ти хочеш, історія судить по тому, що було зроблено. Нам, німцям, потрібно добре це усвідомити. Політика це суспільна справа, і не можна застосовувати закони приватних речей до речей громадських. Ми німці часто схильні плути бажання зі здатністю здійснити здійснити, здійснити бажання бажане. І прощаємо некомпетентних людей, які кажуть, що вони хотіли користі до добра. Нам не вдалося встановити соціалізм, кажуть листопадові марксисти. Але ми хоча би хотіли це зробити. Це абсолютно не відноситься до справи, адже нам все одно, якщо хтось хоче грати на скрипці, він повинен бути спроможним дійсно навчитися на ній грати. Той, хто хоче врятувати народ, повинен перш за все мати необхідний для цього талант. Характер, воля і талант три передумови для лідерства проявляються у здібних людей. Вони або є, або їх немає. І нарешті четверта якість, яка об'єднує три інших. Це удача. Вождь повинен бути щасливим. Він повинен мати благословення згори, згори. Потрібно бути спроможним побачити, що всі твої дії знаходяться під захист, захистом якоїсь вищої сили. У вождя може бути все за винятком удачі. Це незамінимий атрибут. Маси не противляться вождям. Кому вони інстинктивно противляться, так це узурпаторам, які претендують на владу, не маючи при цьому необхідної волі і таланту. Вождь навряд чи може бути ворогом мас. Він завжди остерігається дешевих прийомів масових лестощів, які годують людей порожніми словами, а не хлібом. Вож повинен вміти робити все. Це не означає, що він розуміє всі деталі, але він повинен знати основне. Є чимало інших корисних людей, які можуть обертати колеса політики. Мистецтво організації один з найважливіших факторів серед якості політичних вождів. Організація це значить правильно встановлювати працю та відповідальність. Вождь є фахівцем у тому, що стосується механізму заплутаної політичної машини. Шлюз. Розділ шостий. Цікава жидологія. Жид. Газета Дер Ангріф. 21 січня 29 року. Все в рейху відкрито обговорюється. Кожен німець знає право мати власну думку з якого будь-якого питання. Можна бути католиком, протестантом, службовцем, роботодавцем, капіталістом соціалістам, демократам, аристократам. Немає нічого поганого в тому, щоб приймати ту чи іншу сторону питання. Дискусії публічними і неясні або заблудні питання вирішуються допомогою аргументів і контраргументів. Але є одна проблема, яку публічно не обговорюється, про яку навіть згадувати слід з обережністю. Жидівське питання у нашій республіці це табу. Жид має імунітет від будь-якої небезпеки. Можна називати його негідником, паразитом, шахраєм, спекулянтом. Все з нього, як з висока вода. Але назвіть його жидом, і ви будете вражені тим, як він відскочить. Тим, як убіль йому це заподіє, тим, як він раптово відсахнеться. Мене знайшли. Від жида не можна захиститися. Він нападає зі швидкістю світла і з безпечного укриття так використовував всі свої здібності для того, щоб придушити будь-яку спробу чинити опір. І він швидко обертає звинувачення викривача проти нього самого і викривач стає брехуном, порушником спокою, терористом. Немає нічого більш помилкового, як намагатися захищатися. Саме цього хоче жити. Він здатний щодня вигадувати нову брехню, на яку його противнику доведеться відповідати, в результаті чого супротивник буде витрачати занадто багато часу на власний захист. І в нього не залишиться часу на те, чого жит дійсно боїться, на напад. Зрештою, винувачений стає винува... стає. Зрештою, винувачений стає винувачем, який з шумом сидить колишнього винувача на славу підсудних. Так завжди було в минулому, коли та чи інша людина або рух намагалася боротися з жидом. Те ж саме мало статися з нами, якби ми не були повністю обізнані про його сутність, якщо б нам не вистачило сміливості зробити такі радикальні висновки. Перше, з жидом не можна боротися позитивними методами. Він негативний, це негативний слід усунути з німецької системи, або ж він вічно буде її псувати. Друге, не можна обговорювати жидівське питання з жидами. Дуже важко довести кому б то не було, що він повинен себе знешкодити. Третє, не можна дозволяти жиду теж що й чесному опоненту, бо він не є чесним опонентом. Щирістю і шляхетністю він буде користуватися лише для того, щоб заманити свого супротивника в паску. Четверте, ЖДУ нічого нічого сказати про по німецьких питаннях. Він іноземець, чужинець, який всього лише користується правами гостя, правами, якими він завжди зловживає. П'яте, так звана релігійна мораль жидів. Ніяка не мораль, а захочення обману і зради. Отже, вони не мають права користуватися захистом з боку держави. Шосте жид нерозумніший, нерозумніший за нас, він лише хитріший та підступніший. Його систему не можна перемогти економічно, бо він підпорядковується зовсім іншим моральним принципам, ніж ми. ніж ми. Зруйнувати її можна лише за допомогою політичних заходів. Сьома жид не може образити німця. Жидівська лихослов'я не ще інше, як почесна грамота для німця, який кинув виклик жиду. Восьме, чим більше німець або німецький рух противиться жиду, тим більше цінність вони собою Якщо жид, якщо жиди нападають на когось, то це вірно ознака його добродіяння. Той, кого жиди не переслідують, або той, кого, кого хвалять, є непотрібним та навіть небезпечним. Жид Оцінює німецьке питання з жидівської точки зору. Отже, вірним повинна бути прямо протилежно тому, що він говорить. Десяте антисемітизм. Треба або підтримувати, або відкидати. Той, хто захищає жидів, завдає шкоду своєму народові. Можна бути або жидівським підлабозником, або жидівським противником. Протистояти жидам це питання особистої гігієни. Ці принципи дають антижидівському руху шанс на успіх. Тільки такий рух жид сприймуть, жиди сприймуть серйоз. Тільки такого руху вони будуть боятися. Таким чином, те, що жид кричить і скариться на так, такого роду рух, гарна ознака того, що такий рух є вірним. Тому ми в захваті від того, що жидівська газета постійно напад накидується на нас з нападками. Вони можуть волати про терор. Ми ж відповідаємо їм знаміту фразу Муссоліні. терор ні за що. Це громадська гігієна. Ми хочемо позбутися цих суб'єктів точно так само, як лікар позбувається бактерій. Шлюз. Ісідор. Газета Дерангріф 15 серпня 27 року. В цьому памфлеті Геббельс висміє віце-президента берлінської поліції Берн Харда Ісідора Вайса, найлітішого ворога націонал-соціалістичної партії роблячи акцент на його жидівському походженні. Мене зовут Хазе. Я живу у лісі, нічого ні про що не знаю. Я нікуди не втручаюся, я, якщо можна так сказати, політично нейтральний. І якщо треба, я можу повірити у, все, що завгодно, хоча факти найкраще. Факти це просто чудово. Я дотримуюся тієї думки, що крайніх правих, крайніх лівих треба заборонити. Про це зрозуміло не йдеться. Як я вже сказав, це має я реаліст. Це зручно, практично, безпечно, дозволяє заробити на шматок хліба. Але давайте уявимо собі, що я більше не живу в лісі, а скажемо о Китаї. Волою долі я опинився в цій країні. Давайте я уявимо собі це. Що ж це буде? Було вкрай неприємно. У Китаї, адже, як відомо, всі китайці, навіть імператор. Я б усім кидався в очі. Мене зовут Хази, і я виглядаю як німець. Будь-хто мене одразу ж розпізнав, бо діти і ті кричали б мені на вулиці вистит Гей, хаза! Але я б знав, як вчинив. Я відростив би довгу косу і перестав би виглядати як німець. Славне прізвище Шмідт я змінив би на Ву К'ю Чу. Саме так і вчинив би. І якщо б хтось продовжував називати мене Хаза, я б дуже на нього сердився. Що ж, уявимо собі, що я живу у Шанхаї, а мій батько, як і раніше, живе у лісі. Я б нікому нічого розповідав про ліс навпаки. Я поводив би себе так, ніби ми жили у Шанхаї протягом поколінь. Неважливо, що хтось би у цьому сумнівався. Далі припустимо, що в результаті нещасного випадку гине начальник поліції Шанхая, і всі китайці почнуть скандувати. Во Кьо Чу повинен стати нашим керівником. Після цього я якимсь чином стану начальником поліції міста Шанхай добре бути начальником поліції. Можна робити все, що тільки побажаєш. Зрозуміло, якщо інші при цьому не заперечують. Але вони не будуть заперечувати. Якщо вони будуть досить дурні для того, щоб кричати ючу, має нами керувати, вони повинні бути задоволені мною. А якщо хтось буде незадоволений, я вже вживу заходів. А незадоволені завжди знайдуться. Тому його несе закон, бути незадоволеним заборонено. Вук'ючу, я буду правити. Я знаю, що це не так легко, як здається. Так деякі будуть приходити і говорити, що треба цьому Лук'ячу. Він навіть не з нашого народу. Лук'ячу насправді зовут Хаза, і він раніше жив у лісі. Він пробрався сюди хитрістю. Ми жили тут, на китайській землі, продовж тисячоліть. Наші прадери зробили цю землю придатним для житла і захищали її ціною свого життя. У той, той час Вук'ячу все ще жив у лісі, а зараз він веде себе так, ніби він тут жив завжди. Геть його Китай для китайців. Це, звичайно, було б для мене вкрай неприємно. Адже якщо відрізати мою косу, то навіть дитина зрозуміє, що всі люди мають рацію. Але цього не станеться. Я Як ніяк, я начальник поліції, значить, люди повинні мене поважати. Таким чином я віддам ще одну постанову. Ті, хто називають мене хаза, розпалять класову боротьбу. Я забороняю так чинити. Порожники будуть покарані найсуровішим чином, вовкючим. І тоді я нарешті знайду спокій. Я буду відпочивати в своєму кабінеті, оточеною славою. Китайські кулі будуть обмахувати мене опахалом, я буду приймати заокеанських гостей і відвідувати дорогі банкети. Моя косичка буде ставатися довшою і довшою, і скоро я сам забуду, що колись мене звали Хаза. Незадоволені вимруть, а в світі запанує спокій з злагода. Тільки тоді життя стане по-справжньому прекрасним. Я керманич, який вказує шлях, от тільки всі подібне мені також не повинні нічого знати, щоб твердо і непохитно вірити в це. Але я, як як я вже говорив, це всього лише припущення. Китайці ж не настільки дурні, щоб повірити в те, що мене зовуть Вук'ючу і зробити мене начальником поліції. Таких дурнів просто не існує. Це всього лише сказка. Я не китайсь, я не, я не живу в Шанхаї. І звуть мене не Вук'ючу, а Хази. Я живу в лісі і нічого не знаю. Німці купують тільки у жидів. Зона Дерангрів 10 грудня 28 року. Дане було опубліковано напередодні різдвяного сезону покупок. У ньому Геббельс іронічно радить всім німцям купувати тільки у жидів. Заголовок статті є пародією на знаменіте нацистське гасло Німці не купують у жидів. Чому? Тому що жид продає дешево, але поганий товар. В той час, як німець встановлює, встановлює належну ціну за хороший товар. Тому що вже дурить вас в той час, як німець поводиться з вами чесно і справедливо. Тому що у жида ви можете купити всякий непотріб, а німець продає в основному тільки якісні товари. Жид ваш кровний брат, німець же ворог вашого народу. Жит трудиться в поді чола, німець же ледер і нероба. Жит чотири роки стояв за вами на фронті, плечем до плеча, ризикуючи своїм життям за славу, велич е, Райху в той час, як німець відсіджувався в тилу. Джит гинув, щоб Німеччина могла жити. Важко відшукати жида, який би під час війни і революції не втратив усе, що в нього було. І так само нелегко знайти німця, який би не розбагатів і не знахабнів. І взагалі всім відомо, що німець розіп'яв Христа, а жид перетворив його вчення про любов в дійсність. Кубою тільки в жидівських універмагах, яке вам діло до дрібного німецького торговця. Нехай він відправляється в Палестину і продає свої товари там. Йому не місто тут, у Райху. Нам набрила постійна балаканина про вимираючий дрібний бізнес. В жидівському універмазі так зручно і затишно. Там можна знайти будь-який дешевий непотріб. Ці палаци на кожному перехресті. Їх світло сяє у темну ніч. у в вітринах світяться різдвяні ялинки. Над морем позбавленого смаку кічу співають ангели, діти сміються і плескають у долоні, а трохи поодаль стоїть привітний торговець жит, потираючи з радості руку. Де ви знаєте, знаєте такого щедро, та невільного торговця німця? Ви хочете сказати, що німцеві теж треба заробляти на життя? З якого це дива? Ким він себе уявив? нехай живе на допомогу по безробітті, як всі ми. Чому це окремі німці повинні жити краще, ніж всі інші? У Німеччині це право, як ніяк мають тільки жиди. Для чого ж потрібна республіка, як не для того, щоб жидам жилося добре. На це різдво в одному тільки Берліні через жидівські універмаги збанкрутувало 600 малих підприємств. Ви хочете сказати, що навколо ще так багато німців. Нічого, до наступного різдва їх стане набагато менше. У Німеччині вже майже нічому нічому нікому нікому банкрутувати. Так і повинно бути. Рех для жидів. За це ми билися і спливали кров'ю. Заради цієї мети ми видамо останні гроші. Виставляйте на продаж різдвяної ялинки. Радійте, доньки Сіону. Добропорядні німці з крові зароблених монет кують кайдан для самих себе. Жидівський фінансіст буде використовувати їх для того, щоб тримати німців у вічному рабстві. Ну хто відмовитися допомогти світовому жидівству його славетній справі? Для чого нам ще? Як не для того, щоб носити ярмо? Отже, десь років. Райх розпродається і купується. Хіба хтось відмовиться допомогти? Хіба хтось запитує від від кого іграшка під різдвяною ялинкою? Від жида Тітца або німця Мюллера? Жид буде жиріти від монет, які ви йому даєте, німець же буде вмирати від голоду. Ну і що? Нехай засяє світло над жидами, а німців огорне, огорне темрява. Це те, чого хоче Бог жидів, так само, як і вірний Дармоїд, міністр фінансів Гільфердінг. Майно не належить нім нікому, якщо воно належить жиду. Шляхотності нічого. Банкам, біржам і шахраям з універмала все. Різдво свято любові. Так полюбимо ж браття бідних і нещасних жидів. Нехай вони лопаються від жиру. Любіть ворогів ваших, робіть добро тим, хто ненавидить вас. Хіба жит не завжди був нашим ворогом? Хіба він не ненавидив, не переслідував, не обмовляв і не завжди плював на нас? Знайдеться хоч одна людина, яка скаже, що ми повинні ставитися до нього згідно із законом, який він застосовував по відношенню до нас, око за око і зуб за зуб. Немовляючи день народження, ми скоро будемо визначати, прийшов у цей світ, щоб принести любов. Однак Христос в людини зрозумів, що любов не завжди діє. І коли він побачив у храмі жидівських барик, взяв батіг і вигнав їх геть. Німці купують тільки у жидів. Нехай ваш, ваші співгромадяни голодують. Ходів жидівські, ходіть жидівські універмаги, особливо на Різдво. Чим несправедливіше ви будете до свого власного народу, тим швидше настане день, коли прийде одна людина, візьме батіг і вижене барин із храми нашої вітчизни шлюз. Газета Ангрі. Анзаузен нанхундрет. Фір Ундрайсік. Частина перша. Випуск власної газети у Берліні стало для забороненої партії беззаперечною необхідністю. Так як поліцай президія перешкоджала будь-які суспільні ефективні акції руху шляхом заборони наших зібрань, плакатів і демонстрацій, то нічого іншого, чим ще можна було завоювати нову територію. За допомогою публічного масового впливу нам більше не залишалося. Вже в той час, коли партія ще була дозволена, ми носилися з думкою заснувати власний друкований орган для берлінського руху. Але проведення життя цього плану постійно зазнавала невдачі через самі різні перешкоди, щоб запустити. Газетне підприємство, яке б відповідало сучасному значенню руху, завжди не вистачало грошей. Також нашому проєкту заважала низка організаційних труднощів обумовлених партійною роботою. Крім того, ми так інтенсивно були зайняті партійною пропагандистською діяльністю на зборах та Демонстрація, що часу у нас вже не вистачало на те, щоб ефективно та успішно реалізувати цей проект. Тепер, однак, партія була заборонена. Зібрання були заборонені. Про вуличні демонстрації мова навіть не йшла. Після того, як перший шторм преси затих, жовта преса накрила нас пеленою замовчування. Вони сподівалися, що зможуть таким чином перемогти рух, якому перед цим нанесли жорстокий організований удар. Це утруднення ми й хотіли усунути нашою газетою. Вона повинна була стати громадським органом. Ми хотіли взяти участь у дискусії. Ми хотіли бути частиною громадської думки. Нашою метою було відновити зв'язок між керівництвом і партійними колективом, який був жорстоко і безжально розірваний драконівською забороною берлінської поліцей президії. Вже вибір назви газети дався нелегко. Вони ходилися саме дикі і найагресивніші заголовки. Вони правда робили честь бойовому образу думок авторів цих нас, проте не охоплювало з іншої сторони якого-небудь пропагандистського та програмного формулювання. Мені було ясно, що від назви газети залежала велика частина успіху. Назва повинна була агітаційно ефективною і виражати єдиним словом всю програму газети. Навіть до сих пір я згадую про те, як одного разу ввечері ми сиділи в маленькому колі, висиджуючи і розмірковуючи над назвою газети. І раптом мені наче блискавка вдарила в голову. Наша газета має називатися Ангрів Атака. Ця назва була пропагандистськи ефективною і в дійсності. Вона вмічила все, чого ми хотіли. Метою газети не була захищати рух. Ми більше не мали нічого, що ми могли би захищати, так як у нас все відібрали. Рух повинен був перейти з оборони в наступ. Він повинен був стати войовничим та агресивним. Одним словом, він повинен був атакувати. Тому виключно виключно слово «ангрів» підходило в якості назви. Ми хотіли засобами публіцистики продовжувати методи пропаганди, які нам були заборонені. У нас не було наміру засновувати інформаційний бюлетень, який повинен був хоч якійсь мірі замінити щоденний журнал для наших прихильників. Наша газета виникала з тенденції і повинна була створюватися також у тенденції та для тенденції. Наша задача була не інформувати, а захочувати, розтоплювати, приводити в дію. Орган, який ми заснували, повинен був слугувати батагом, який розбудить сонних шкап, які ледве плентуються від їх дрімати і направить їх вперед до невтомної дії. Як ім'я, так і дивись газети також був програмою поряд із назвою газети ємка і вимоглива виглядав її девіз для пригноблених проти експлуататорів. У цьому гаслі виражався весь бойовий настрій нашого нового органу. Вже заголовку і девізі була сформульована програма і сфера впливу цієї газети. Мова йшла для нас лише про те щоб сповнити назву та девіз активним політичним життям. Націонал-соціалістична преса має власний стиль. І тому виправдано буде, якщо я скажу кілька слів про це. Наполонко якось сказав, що преса є сьомою великою владою. І з тих пір вплив преси швидше збільшився, ніж зменшився якою величезна повнота влади укладена в ній, стало ясно насамперед під час війни. У той час, як німецька преса протягом усього періоду з 14 року по 18 й років здавалася майже науковою і з об'єктивності преса Антанти упивалася безперешкодною і неприборганою демагогією. Вона спрямовувала всю світову громадську думку проти Німеччини. Вона не була об'єктивною, але була тенденційною у самому радикальному сенсі. Німецька преса намагалася давати об'єктивні повідомлення на основі фактичних даних та інформувати свою читацьку аудиторію про великі події світової війни. Преса Антати навпаки писалася, виходячи з певних намірів, вона мала на меті зміцнювати стійки своїх воюючих армій та виховувати у ворожих нам народі віру в її справедливу міць і перемогу цивілізації над варварськими німецькими ордами. Німецький уряд і командування сухопутними військами повинні були, хоч іноді, забороняти потрапляння на фронт німецькомовних пораженських органів друку. У у Франції та Англії подібне було б неможливо. Там преса вільна від партійних впливів, боролася за національні інтереси з фанатичною згуртованістю. Вона була однією з найважливіших передумов для остаточної перемоги. Друковані органи Антанти служили таким чином в меншій мірі інформаційним ніж пропагандистським цілям. Вони намагалися встановлювати об'єктивну правду, а публіцистично, агресивно сприяли швидше цілям війни. Тон був розрахований на маленьку людину, яка є достатньо кмітливою. Це була перш за все хороша їжа для солдата, який платив кров'ю і життям за інтереси нації. Світова війна не закінчилась для Німеччини 9 листопада 18 року. Вона триває лише новими засобами і методами на іншому полі бою. Тепер вона перекочувала з галузі озброєнь до області гігантської економічної політичної боротьби. Тим не менш, мета залишається колишньою. ворожі держава Антанти робила ставку на повне знищення німецького народу. Жах цього плану полягає тому, що врехує великі впливові партії, які свідомо сприяють Антанті в цьому діявольському починанні. Зважаючи на цю явну небезпеку, не годиться нашому сучасникові займати науково об'єктивну позицію і дотримуватися тверезого погляду на політичні процеси. Він сам є творцем подій, які відбуваються навколо нього. Він може з впевненістю надати можливість шукати історичну правду для більш пізніх часів. Його завдання полягає в тому, щоб виправляти історичні факти таким чином, щоб вони служили на користь і перевагу його народу, його нації. Позиція націонал соціалістичної преси визначена майже виключно цією тенденцією. Вона пишеться з пропагандистських міркувань. Вона звертається до широких народних мас і хоче завоювати їх для націонал соціалістичних цілей в той час, як цивільні органи задовольняються тим, що сприяють у наданні більш або менш нетенденційних відомостей. Націонал соціалістична преса має, крім того, більш рішучу мету. Вона виявляє з відомостей політичної закономірності. Вона не надає читачеві права інтерпретувати ці відомості за власним смаком. Читач повинен виховувати скоріше в її розумінні та в напрямку її цілей. Таким чином, націонал соціалістична газета є лише частиною націонал-соціалістичної пропаганди. Вона має виключно політичну мету і не може тому плутатися з цивільним інформаційним друкованим органом. Читач націонал-соціалістичної преси повинен через читання газети отримувати підтвердження правоти навчання. Газетна пропаганда повинна йти не двозначно і цілеспрямовано. Все мислення і відчуття читача має вибудовуватися у певному напрямку. Точно так само, як оратор має завдання тільки завоювати слухача, звернути його до націонал-соціалістичної віри. Так само і журналіст повинен мати тільки одне завдання досягати тієї ж самої мети своїм пером. Це був унікальний випадок у всій німецькій журналістиці, і тому спочатку сприймався невірно. Націонал-соціалістичні друковані органи повинні були слухати природу того, що відбувається, і діяти зовсім не з чистолюбства, змагаючись з великими цивільними або жидівськими газетами в точності репортажу і ширини матеріалу, який подається, світогляд завжди є однобічним. То, хто розглядає ріс з двох сторін, втрачається разом з тим надійність і безкомпромісна острота, вперта вперта впертість нашої публічної ефективності, в якій звинувачують нас так часто є зрештою таємницею нашої перемоги. Народ хоче чітких і недвозначних рішень. Маленька людина нічого не ненавидить сильніше, ніж двосторонню точку зору. Маси думають просто і примітивно. Вони люблять узагальнювати у складні ситуації і робити чіткі та безкомпромісні висновки зі свого узагальнення. Ці висновки справді здебільшого прості і нескладні, але все ж вони входять як цвях в голову. Політична агітація, яка виходить з цих установок, схопить народну душу завжди в потрібному місці. Якщо ж вона буде не розплутувати складні справи, а навпаки, додавати непотрібні складності, воно тоді завжди промахнеться в розумінні маленької людини. Точно так само жидівська преса є тенден емоційною. Сьогодні вона може само собою зрозуміло дати помітно відчути і побачити цю тенденцію. Властива її тенденція стала вже публічно ефективною і тому більш не вимагає агітаторського захисту. Жидівські газети об'єктивно і намагаються домагатися тверезої безпристрасності лише до тих пір, поки влада ЖДА гарантована, як мала, однак це твереза її безпристрасна об'єктивність відповідає внутрішній реальній суті жидівської жовтої преси. Завжди можна помітити, коли жидівська влада починає хитатися. Тоді автори в жидівських редакторських кімнатах втрачають цю свою спокійну увагу. і серйозних журналістів стають найбільш брехливими мерзотниками на клепницької жидівської жовтої преси. Зрозуміло, ми не могли і не хотіли на початку нашої публіцистичної роботи становити великим жидівським газетам якої ніякої конкуренції щодо інформації. У цьому жовта преса мала значну перевагу. Ми не мали також чистолюбних планів щодо безтенденційного інформування. Ми бажали боротися агітаційно. При націонал-соціалізмі все є тенденцією. Все робиться в ім'я певної мети, все робиться підлеглим цієї мети. І те, що не може бути придатним для цієї мети, безжально і без найменших сумнівів скасовується. <coughs> Націонал соціалістичний рух була створена великими ораторами, а не великими письменниками. Він має споріднений ріс з усіма великими революційними рухами всесвітньої історії. Він повинен був самого початку піклуватися про те, що преса також підпорядкувалася великим агітаторським амбіціям. Статті повинні були писатися агітаторами пера точно. Чистолюбних планів щодо безтенденційного інформування ми бажали боротися агітаційно. При націонал-соціалізмі все є тенденцією. Все робиться в ім'я певної мети, все робиться підлеглим цієї мети. І те, що не може бути придатним для цієї мети, безжально і без найменших сумнівів скасовується. Націонал-соціалістичний рух було створено великими ораторами, великими письменниками. Він має споріднені риси з усіма великими революційними рухами всесвітньої історії. Він повинен був з самого початку піклуватися про те, що преса також підпорядкувалася великим агітаторським амбіціям. Статті повинні були писатися агітаторами пера точно так само, як громадською пропагандою партії займалися агітатори слова. Проте в нашій тодішній ситуації це було легше сказати, ніж зробити. Ми, правда, мали в своєму розпорядженні штат дипломованих і успішних партійних агітаторів. Наші найбільш помітні промовці самі приходили походили з руху. Вони вивчили свої промови в Русі і для руху. Мистецтвом сучасного масового впливу, плакатом і листівку партійні пропагандисти володіли впевнено. Тепер, однак, треба було перенести це мистецтво до області журналістики. Рух мав тут тільки одного вчителя марксизм. Марксизм перед війною виховав свою пресу якраз в тому. Сенсі, в якому я вказав вище, марксистська преса ніколи не була інформаційною, а завжди мала лише тенденційний характер. Марксистські передові статті це записана мова. Все оформлення червоної преси усвідомлено має установки на масовий вплив. Тут лежить одна з великих таємниць марксистського підйому керівники соціал-демократії, які за 40 років боротьби привели свою партію до влади і пошани, були агітаторами головної справи і також залишалися ними. Коли хапалися за перо, вони ніколи не виконували роботу тільки задля письмового столу. Вони були одержими честолюбством діяти серед мас задля мас. Тоді вже ці методи не були чужими і для нас. мене прийшли раптово до нашої складної задачі. Нововведення в нашій роботі полягало лише в тому, щоб перевести теоретичні принципи до практики. Ангріф, частина друга. Проте навіть і про це поки що можна було говорити лише в дуже скромному обсязі оскільки перш ніж ми могли підійти до здійснення нашого справжнього агітаторського завдання, необхідно було прибрати з дорогою велику кількість перешкод. І на той момент це забирало весь наш час і енергію. Не складно заснувати газету, коли насолоджуєшся необмеженими грошовими коштами. У цьому випадку можна приймати на роботу кращих авторів і видавничих фахівців. При такому старті навряд чи щось може не здійснитися. Складніше починати газетного роботу без яких-небудь грошей, тільки з на організацію. У цьому випадку відсутніх фінансів повинна замінюватися якістю та внутрішньою згуртованістю організації. Найскладніше, однак, засновувати газету і без грошей, і без організації, так як в цьому випадку все буде залежати від ефективності самого друкованого органу. А передумовою для досягнення успіху буде інтелект авторів. В нашому розпорядженні не було ніяких коштів для заснування нового органу друку. Кому могла прийти в голову божевільна думка давати нам гроші? Смішні карликові партії, яка до того ж була заборонена і не мала ні зв'язків в органах влади, ні симпатії у суспільстві. Мова йде про берлінську організацію НСДАП. Ті мізерні гроші, які нам позичали, тут же зникали до того ж за нами не стояла дисциплінована, що складається із людей з однаковим ладом думок організація. У результаті суворої заборони організація розсипалася. Як ми могли зважитися заснувати газети без грошей і твердих прихильників? Сьогодні я усвідомлюю, що тоді ми ми не бачили всіх труднощів затіяного підприємства. Наш план був швидше плодом зухвалого віччю, але ми виходили з того, що нам втрачати власне нічого. Але одна назва вже стріляла. Наступальна пропагандистський характер газети змушував, принаймні в оформленні показати багатообіцяюче майбутнє молодого підприємства. В останні тижні червня на стовпах для афіш. І оголошень з'явилися таємничі плакати, над змістом яких перехожі ламали голови. Ми готували наш план таємно, не вдалося здійснити його повністю приховано від громадськості. Берлін був вельми здивований, коли одного разу вранці на афішних тумбах з'явилися плакати, на яких кривава червоним було написано лише одно слово атака. Всі були заінтриговані, коли кілька днів тому з'явився другий плакат, не менш таємничий, який давав натяг для тих, хто бачив Попередні, але ще теж не вносив ясність повністю. Атака відбудеться 4 липня. Завдяки щасливому випадку, в той же день червона допомога розмістила по всьому місту плакати, на яких загрозливими червоними літерами було надраковано оголошення про те, що при нещасних випадках необхідно звертатися в спеціальний пункти допомоги комуністичних організацій. Таким чином, громадськістю наші натяки були зрозуміли в тому сенсі, що мається на увазі під атакою комуністичний путь. <laughs> Нібито цей путь повинен відбутися 4 липня, і комуністична партія заздалегідь бала про допомогу пораненим. Ця звістка, немов блискавка, рознеслася столицю Райху. Слух був підхоплений пресою яка тут же зайнялася розгадкою нашої загадки. Провінційна преса була у великому збентеженні. в Влантазі партії центру направили запит уряду про те, чи готова вона протидіяти комуністичному путчу. Одним словом, всюди панувало цілковите замішання, поки нарешті ще через два дні не з'явився наш останній плакат з повідомленням, що атака це німецький тижневик, який виходить в Берліні. І що він виходить по понеділках, його поштова пересилка коштує стільки-то. І він видається під гаслом за пригноблених і проти експлуататорів. Завдяки цій ефективній рекламі ми досягли того, що назва газети стала відомим всюди ще раніше ніж сама газета з'явилася. Цей прийом, вперше застосований Геббельсом, досі вельми успішно використовується в комерційній рекламі. Причому багато хто з метрів рекламного бізнесу навіть не підозрюють про те, хто є автором в лапках. Причому за це ми не заплатили ні Геллера. Однак, на жаль, ніхто нам жодного Геллера крію так і не запропонував. А нам були необхідні хоча б самі скромні грошові кошти. Тому я зважився взяти кредит на своє ім'я у розмірі 2000 тисяч марок, за який я ніс відповідальність. Ця сума була необхідна для старту молодого підприємства. Сьогодні здається смішним взагалі згадувати такі незначні суми, але в ті дні ці гроші означали для нас все. Я повинен був бігати цілими днями, щоб переконувати словами і заклинаннями у друзів партії позичити мені ці гроші. Перевісну основу передплатників склали члени партії, які залишилися в ній. Самі члени партії з невтомною старанністю приступили до рекламування газети. Кожен партієць був переконаний в тому, що мова йшла про найважливіше завдання того періоду. Що бути чи не бути у нашому рухові столиці Райху цілком залежало від успіху або провали задуманого. Вуличний продаж здійснювався безробітними штурмовиками. Найбільша складність полягала в тому, щоб знайти потрібний колектив співробітників. Рух не мав ніякого публіцистичного минулого. Він мав хороших організаторів і кращих ораторів, але письменників і дипломованих журналістів явно не вистачало. В силу відчайдушного становища з авторами ми були змушені залишити для цього простих членів партії. Вони мали багато доброї волі і старанності, але жодного журналістського таланту в наявності виявлено не було. Я, правда, коли обмірковував вперше ідею з газетою, вивчав роботу головного редактора. Мені навіть вдалося знайти підходящу кандидатуру, але якраз тоді, коли план став здійснюватися, його заарештували за два місяці за порушення закону про друк. Ми опинилися у досить скрутному становищі. Ніхто з нас практично не розбирався ні в однієї з професій, що використовується в пресі, ніхто не міг здійснити верску, Все, що було пов'язане з оформленням газети перевірки перед підготовкою кожного номера, навіть коректури були для нас таємницею з усіма сімома печатками. Ми взялися за справу, навіть без якого б то не було найменшого натяку на спеціальне знання в цій області. Потрібно визнати визнати очевидне щастя, що наш експеримент вдався і не спричинив за собою найтяжчої ганьби. Але що стосується стилю нашого нового друкованого органу, то тут жодних дискусій не виникало. В цьому ми були єдині те, що газета повинна була мати нове обличчя, що це має бути уособлення молодої Німеччини, яка пробуджується, було нашою базовою установкою з самого початку. Газета повинна була бути бойовою і нести агресію, а її стиль, її методи повинні були пристосовуватися до суті і духу руху. Газета видавалася для народу, тому всі матеріали повинні були писатися тією мовою, якою розмовляє народ. У нас не було наміру створювати орган для освіченої публіки. Атака повинна була читатися масами, а маси читають лише те, що вони розуміють. Це знаки часом засуджували нас найчастіше абсолютно бездарно. Вони вернули своїм носом, зневажливо висловлюючись про нестачу нас інтелекту, що нібито відрізняло наші публіцистичні статті від інших, і рекомендували як зразок дотепності та цивілізованої громадянськості жидівські газети ці докори не збирали нас з пантелику, нас не охоплювало бажання наслідувати неправдиву манію цивілізованості. Ми хотіли завоювати маси, ми хотіли донести свою правду до серця кожної маленької людини. Ми хотіли. Поставити себе на її місці, зрозуміти її мислення та її почуття з тим, щоб завоювати її для нашої політичної ідеї. Як показав подальший успіх, це нам вдалося коли в липні 27 року ми почали з тиражу 2-3 тисячі примірників в Берліні виходили великі жидівські друковані видання 100 тисячними і навіть мільйонними тиражами. Вони не вважали нас за тих, хто заслуговує уваги. Сьогодні, коли наша газета є авторитетним виданням, ці органи друку належать давньому минулому. Ці жидівські газети були написані настільки дотепно, що читачів нудило при читанні. Їх шкуродери, пера гонорово і самовдоволено вправлялися у інтелектуалізмі який важко визначити. Вони стали настільки цивілізованими, що їх мова більше не сприймалася масами. Ми ніколи не робили помилок. Ми були прості, точно так само, яким простим був і сам нарід. Ми думали примітивно, точно так само, як примітивно думає народ. Ми були агресивні згідно з радикальними настроями народу. Ми усвідомлено писали таким чином, щоб відтворювати почуття народу не для того, щоб йому лестити, але вживаючи народний жаргон, поступово перетягували його на нашу сторону, систематично переконуючи його в правильності нашої політики і шкодочинності політики наших ворогів. Три істотні характерні риси відрізняли наш новий орган друку від усіх, що існувало до сих пір. Берліні газет. Ми винайшли новий від політичної передової статті, політичного тижневого огляду і політичної карикатури. Політична передова стаття була у нас написаним плакатом, або краще сказати, вимовленою, викладеною письмово вуличною відозвою. Вона була короткою, чіткою, пропагандистською та агітаторською ефективною. Вона свідомо виставляла на показ перше те, в чому власне хотіла переконати читача. І потім робила логічну кінцівку. Вона зверталася до масової публіки і була написана в такому стилі, щоб читач не міг його пропустити. Передова стаття цивільної або жидівської газети далеко не завжди читається більшою частиною публіки. Маленька людина впевнена, що це тільки для обраних інтелектуалів. Передова стаття у нас була ядром всієї газети. Вона була написана на мові народу із такою агітаторською гостротою, що ніхто, почавши її читати, не відкладав газети, не дочитавши до кінця. Читач повинен був отримати враження, ніби автор передової статті є власне оратором, який стоїть перед ним і бажає простим і вагомим ходом свої думки переконати його справедливості власної думки. Вирішальним було те, що ця передова стаття в дійсності була каркасом усієї газети, навколо якого органічно е, шикувалися всі інші матеріали. Разом з тим, весь номер мав певну тенденцію, і читач переконувався на кожній сторінці всі цій тенденції, та тим самим загартовувався. Політичний щоденник давав короткий огляд основних політичних подій, що відбулися за тиждень. Вони також гуртувалися і підпорядковувалися головній об'єднуючій тенденції усього номера. Щоденник висвітлював хід речей в лапідарної стислості і з непохитною послідовністю вибудовував з них логіку політичного процесу. Це право в тривалій перспективі було трохи одноманітним, але в цілому досягало потрібного ефекту. Ми взагалі бачили нашу агітаційну мету не в мінлівій всіма кольорами веселки різноманітності. Ми скоріше бажали давати постійно кілька головних політичних ідей, формулювати кілька великих політичних вимог і вдобувати і нав'язувати їх читачеві у жорсткій послідовності хоч 100 разів. У цьому нам допоміг абсолютно новий стиль політичної карикатури. Під тиском законів було неможливо виражати словами те, чого ми хотіли і вимагали. Слово дає ясний точний склад фактів, і тому воно завжди юридично конкретно, зовсім інакше йде. Це правда в тривалій перспективі було трохи одноманітнім але в цілому досягало потрібного ефекту. Ми взагалі бачили нашу агітаційну мету невмінливі вісіма кольорами веселки і різноманітності. Ми скоріше бажали давати постійно кілька головних політичних ідей, формулювати кілька великих політичних вимог і в, до, вдовбувати нав'язувати їх читачеві у жорстокій послідовності хоч 100 разів. У цьому нам допоміг абсолютно новий стиль політичної карикатури. Під тиском законів було неможливо виражати словами те, чого ми хотіли і вимагали. Слово дає ясний і точний склад фактів, і тому воно завжди юридично конкретно. Зовсім інакше йде справа з політичною карикатурою. Вона може бути по різному інтерпретована може на власний розсуд ховатися за нею. Ті висновки, які робить кожен окремий читач, дивлячись на карикатуру, його особисті висновки. Публіка скоріше схильна прощати того, хто підписується художникам і висловлює поблажливість по відношенню до нього. Мистецтво олівця здається для читачської аудиторії більш важким і тому більш дивним, ніж мистецтво Пора. Тому по відношенню до художника виявляються більш теплі почуття. Карикатури здатні викликати найхимерніші, іронічні, навіть цинічні реакції. Вони мотивують більше, ніж інтелект. І той, хто має гумористів на своїй стороні, і як відомо, завжди буде правим. Ми скористалися цим де нам забороняло атакувати пером, там ми користувалися простим олівцем. Тепер ми надавали публіці образи демократії у вигляді карикатур. Сприятливий збіг обставин подарував нам політичного карикатуриста, який володів своїм ремеслом у повній мірі. Його художній дар дозволяв так вдало пов'язувати ефективний політичний епітекст, що в його карикатурах завжди з'являвся явний комізм. В кожному номері ми таким чином завжди виставляли у невигідному світлі противників нашого руху в Берліні. Насамперед поліцей президента доктора Вайса. У більшості випадків наші карикатури були намальовані в манері такої шикарної та нахабної захвалості, що було просто неможливо підходити до них зі всією строгостю закону, з причини боязні піддати себе осміянню в якості некомпанійської людини і ретрограда, читаючи публіка дуже швидко звикла до цього виду атаки. Карикатурами і з нетерпінням чекала кожної суботи, щоб побачити чергову атаку на високопоставлених мешканців Олександр Плац. Передовиться на політичний щоденник, карикатура і журналістські прийоми спільно давали в результаті дієву агітаційну єдність. І газета досягала завдяки цьому поставленої мети. Вона замінювала, якщо таке взагалі можливо, усне слово. Вона ідеальним чином відновлювала перерваний контакт між керівництвом і соратниками. Вона скріплювала всю партію уніфікованим зв'язком товариства і для кожного члена партії повертала переконання, що ідея не втрачена лише іншими засобами рухається вперед. На щастя, у нас був деякий запас часу для досягнення нашої мети. Ми знаходилися в самому початку і зіткнулися з масою технічних труднощів. Всі наші сили і турботи були поглинуті цим. Так як вибраний головний редактор газети все ще сидів у Моабіті, я відрядів до редакції нашого управляючого з політичних питань, політичен Фюрер. Тимчасово він прийняв на себе обов'язки головного редактора нашого молодого підприємства. І хоча він не мав навіть самого слабкого уявлення про дану роботу, все ж привніс у це починання здоровий глузд і неабияку частку власних талантів. Спочатку він повинен був влитися до кола своїх обов'язків, і це було тим важче і відповідальніше, що результат його роботи відразу ставали видимими для широкої публіки. Газета потрапляла не лише до прихильників налаштованих друзів, але і що набагато важливіше, читалася ворогами, налаштованими вкрай скептично, гордовита і самовпевнена. Перша верстка була річ у собі. Ніхто з нас нічого не розумів у цьому, один змінював іншого. Час підтискав, а ми все ще шукали вирішення нашої нерозв'язаної проблеми. У понеділок вранці, повертаючись з короткої поїздки до судетів, в привокзальному кіоску у Хіршберзі я виявив перший номер атаки, яка щойно вийшла. Сором і розпач володіла мною, коли я порівняв цей сурогат з тим що власне хотів отримати. Жалюгідна, абсолютно сіра газетка. Вонарі в оригіналі Каса. Видрукований сир. Ідіоматичний вираз ді Швайцеркаса застосовується до журнальних статей, які містять численні великі дирки як у швейцарському сирі. Тобто це статті з розмитим змистом, який складно зрозуміти без додаткових роз'яснень. У Гебельса в тексті має місце подвійна смислова гра. Гедрюкт німецько значить друк, друкарський, а гедрюкт подібно за вимовою на слово пригничний. Таким я сприйняв цей перший номер. Багато доброї волі, але мало майстерності. Таким був результат побіжного перегляду. Так само, як і я, думала більшість наших соприхильників та читачів. Говорили багато, а толку було мало. Ми були вже зовсім готові впасти духом і здатися. Але завдяки нашій впертості ми продовжували знову і знову. Ми не бажали дати нашому супернику здобути тріумф та дозволити йому насолоджуватися нашою капітуляцією. Ледь тільки я помітив, що самі члени руху почали чинити опір підприємства, що вони почали розчаруватися, проявляти невдоволення і падати духом, як я вирішив зробити останнє засілля. Я виступив перед партійним колективом на обласному зібранні, на якому роз'яснив докладно принципову мету цього підприємства. Я постарався пояснити, що не гідно соціалісту відступати при невдачах, кидати розпочату справу та здаватися лише тому, що воно супроводжується труднощами. Я не забув вказати, що якщо ми помилимося, то взагалі справа націонал-соціалізму в Берліні буде загублена і наші завоювання будуть втрачені, що тим самим ми звалимо на свій, свої плечі величезну відповідальність, тому кожен повинен обміркувати, чи бажає він через власне боягузтво звалити на себе цю відповідальність. Це викликало очікувану реакцію. З новими силами весь партійний колектив знову приступив до роботи. Ми правда почали реалізувати наш газетний проект у виключно несприятливий час середини літа. Перший номер вийшов 4 липня. Партійна організація Баралу була паралізована, грошові кошти відсутні. Міцний колектив співробітників ще не склався, а журналістська майстерність ще залишала бажати кращого. Але зрештою, як і завжди, в безвихідних ситуаціях воля і тверда рішучість були для нас здорововказом ми хотіли. Цього було досить. Завдання поставлене перед нами було необхідне виконати. Будь-які перешкоди будуть подолані, якщо тільки є достатня воля до цього. Рух не міг дозволити збентежити себе якими-небудь перешкодами. Молоде підприємство знаходилося під загрозою банкрутства, але ми опиралися цій загрозі. Робота, старанність, воля, наполегливість і талант дозволяли нам взяти ці труднощі під контроль. Незабаром атака справді пішла в атаку. У невтомній роботі ми викристалізували її жалюгідний бульварний листок, який з'явився 4 липня 27 року, в короткий термін перетворився на авторитетну та захоплюючу бойову газету. Не просувалися до мети, ми атакували. Відтепер молодий друкований орган повинен був виставляти проблем не тим, хто його створював, створював, а тим, проти кого було спрямовано вістрі його пропаганди. Додаток перекладена з мови оригінала для ексклюзивного арійського права. Особисто від імені адміністрації арійського права дякуємо автору перекладу за працю автора не вказано з причин особистої безпеки. Будь-яке поширення без джерела на спільноту є злочином. Не авторів та шануйте чужу працю. 2016 рік. Шлюз. Йосип Єбіц. Промова на святочному відкритті Державної палати культури. Дня 15 листопада 33 року. Сварявський Звільняєм дорогу та гострий вітер, що з присмаком слів, рубінові скелі, візьмемо в облогу та з помилом спалений. Гостримо вітер, що з смаком слів Рубінові скелі зілемо вогу Та вбиємось попилом Спалених міст яку ми Довершили є тотальною. Вона панувала всі ділянки громадянського життя та перетворила їх до основ. Вона вповні змінила та переформувала взаємини між людьми відношення людей до держави, до основ буття. Це був на ділі пробій молодого світогляду, який 14 літ боровся в опозиції за владу, щоб після при помочі дати німецькому народові нове почуття державності. Те, що розігралося від 30 січня цього року, тільки зовнішнім виявом цього революційного процесу. Та тут революція на ділі не почалася. Вона цим робом тільки завершилася. Це була боротьба за існування народу якого старі життєві форми і віджити погляди, якраз вчинили, були зрілим до упадку. Революції мають свої питомі закони, як також свою питому динаміку. Коли вони приступлять певну фазу свого розвитку, вихоплюються з-під людської влади і повинуються виключно законові, по якому вони почалися. В суді кожної дійсної революції лежить те, що вона охоплює цілу дійсність і не знає ніяких компромісів або вона має намір пробитися до останньої цілі. Тоді вона є тривкою і постійною. Або вона вдовольняється половинчатими вислідами. Тоді було б краще взагалі не робити. При цьому зовсім маловажним є, якими середниками вона послугується, щоби себе виправ... виправдати, рішаючи тільки те, чи вона в дійсності приносить зі собою переворот у великому стилі і таким чином дає народам нову основу їхнього національного буття. Не є завданням революції устінювати науку про її нові правди. Це належить до її пізнішого еволюційного розвитку. І річ є лише дати основну основну ідею пролому. А це мусто після буде дійсно настільки собі маючим, щоб поклав свою печать на цілющу людську, на цілому людському путі. Бувають революції згори і бувають революції з Ці згори бувають здебільше короткотривалі, бо тяжко є, якщо взагалі можливо накинути народові згори нову законність. Революція здолу. Несуть цю законче в собі. Їх хоче нарід, він є, їх носить, провод їх і доводить до кінця. Сам нарід формує не лише революцію, але також іманентні їй закони. Згодом у рішаючий момент. Ход що лише про те, щоб ці закони перенести на здобуту державу і цим робам довершити історичний процес ставання революції. Революція не обмежується ніколи до чисто політичної області. З нею посягають вони на всі інші області людського співжиття. На монет ні, Господарство, ні. Культура ні науки ні. Мистецтво. Це є політика в змислі вищому, ніж ми його звичайно розуміємо. Звідси ніяк не можна твердити, що вона нівечить характер, бо людина творець. І саме вона є втягувана у вир революційного ставання. Тільки тоді доросла вона до свого часу його завдань, коли не вдовольняється тим, щоб пасивно дозволяти проходити попри себе революція. Навпаки, коли вона активно включається в неї і свідомо підтверджує. Всохне в себе є ритм і е, метові назначення чинить своїми. Одним словом, коли вона йде не в її задній, а передній стороні. Кожна революція має свою тенденцію. Вона має свою мету, за яку змагається і до якої прямує з пристрасною натугою. Вона не дасть спочити, поки не осягнеться мета. Коли ж не, стане, не станеться, тоді вона мусить заздрісно чувати, щоб її розбудувати і закріпити. Але тут слово слово тенденція набирає вищого значення, ніж це примітивно розуміється. Тенденція сама по собі не є ані доброю, ані злою, ні гідною підтвердження, ні заперечення. Хоч це про ціль, яку вона собі ставить. Велич цілі надає теж тенденції величі, а з безвартістю ціле меркне і тенденція, як пуста Мара революції, що довершують перелому великої історичної міри, борються за тенденцію, велич якої відповідає ці мрії. Вона мусить бути визнана, коли визнається революцією. Коли ж її заперечується, тоді спротивляється не тенденції, але самій революції і скорше чи пізніше муситься згинути в її вирі. Революції в житті народів конечна, а саме будуть вони все тоді з'являтися, коли нормальні умови розвитку народу так змертвіють наслідкам закостяніння його органічного е, життя, що в той спосіб повстає поважна загроза для здорового буття народу. Кризи, які законним шляхом розв'язати вже не дадуться, або розв'язуються силою, або вони доводять навіщений ним нарід до упадку. Через те революція має своє моральне оправдання. Вони довершуються по вищій моралі, ніж те, що є властива легальному поступуванню. При цьому не заслуговує на найменшу увагу те, чиї супроводжають випадкові, випадкові ексеси. Годі оцінювати дитину по дитячих недугах, і не можна гасити світла, щоб усунути тінь. Змислом революції, яку ми довершили, є національне. Отоплення німецького народу. Це отоплення було на протягом двох тисяч літ того всіх добрих німців. Сам не знаю, як багато вже було спроб довершити його в законний спосіб. Та кожне, кожна з них була невдатна, що на всьому гарячому вибухові національних пристрастей нашого народу стало воно можливим. Його довершення було тим більше пориваючим, спонтанним і буйним, чим довше йшли намагання здержати його штучними греблями. Чого не могли, а здебільш також не хотіли перевести з гори. Це ми довершили з долу. Німецький нарід колись найбільше роздерти на світі, майже атомізований партіями і світоглядами, розчленований на свої складові частини і через те засуджено на безсилля у світовій, світовій політиці від 18-го року без зброї і ще гірше без волі стоятись між іншими народами, двигнувся в єдиний в своєму роді демонстрації свого національного почуття сили і довершив цим робом з'єднання, яке досі уважали можливо, тільки деякі сильні вірою люди, а яке всі інші освіщували, осміщували і відкидали, вважаючи за неймовірне, незгідне зі всяким досвідом і наукою історії. Ми не можемо сьогодні ще взагалі збагнути історичні да леко, леко осягли цього процесу національного природження народу. Ми самі його приготовили, стоїмо перед е, ним у німому подиві і не здаємо собі взагалі справи з його величі та його далекосяглої вартості. Нашою революцією перемогли ми колишнє німецьке безсилля. В ній віднайшов німецький нарід себе самого. Вона витиснула нове п'ятно на всьому, що німецька. На всі часи не можна буде говорити про Німеччину, щоб не виходити від цієї революції. Система, що її ми завалили, знайшла своє найвлучніше окреслення в лібералізмі, коли лібералізм виходив від індивіда і одиницю став в осередок всіх речей, то ми заступили індивіда народом, а одиницю спільнотою. Звичайно, конечним було при цьому обмежити свободу одиниці настільки, наскільки вона йшла в розріз а то й перечила свободі нації. Само собою, це не є обмеженням поняття свободи. Надмірна їх для одиниці це значить те саме, що ризикувати свободою народу або принаймні принайменше поважної їй загрожувати. Тому границі поняття індивідуальної свободи межують з границями поняття свободи народу. Жадна одиниця стоїть, вона високо чи низько не може мати права користуватися своєю свободою, коштом свободи народу, бо тільки забезпечення національної свободи запевнює і тривало особисту свободу. Чим свободнішим є нарід, тим більше свободи мають його члени, зате чим більше звужена основа його національного буття тим більше ілюзорна, є мнима свобода, якої зазнають його діти. Це відноситься теж до митця, що творить. Мистецтво не є ніяким абсолютним поняттям, воно набирає життя, щойно в житті народу. Це був Може, найгірший злоч людей, що в минулій епосі творили в мистецтві, що вони більше не було органічного зв'язку зі самим народом, і що через те стратили вони корінь, який допроваджував би їм постійно нову поживу. Митець відділився від народу, при цьому стратив він джерело. своєї плодовитості. Am Adolf-Hitler-Platz steht eine junge Eiche. Sie strebt zur Sonne auf trotz Sturm und Not. sie ist uns Vorbild treu und nah zu streiten, für unser Vaterland bis in den Tod. Helle klingen deutscher Sang, unser ganzes Leben lang. Platz die junge deutsche Eiche träumt von Vergangenheit und neuer Zeit. Sie träumt vom deutschen Wald und seinem Frieden und voller Sehnsucht wird das Herz ihr weit. Heller klingen deutscher Sang, unser ganzes Leben lang. deutsche Eiche, sie werde frei und stark wie deutsches Land. Von deutscher Kraft und Einheit soll sie zeugen, wenn Brüder reichen sich in Freude freudig an. Heller Dinge, deutscher Sand, Вход в реху. Загрозливо для життя. Криза культур... творчої людини. Культура. Найвищий вип. Діє почесну роль, що надає їм змислу. Хибне було би думати, що його божеська мисія може довершуватися поза народом і Її перевод це для народу, а сила, якою митець при цьому послуговується. Поход із народу. Раз згубив митець тверду національну основу, якою є нарід, на якій він мусив стояти твердо і непохитне, щоб могти опертися життєвим бурем, Тоді він залишений на поталу погубним впливом цивілізації, яким скоріше чи пізніше піддається. Чи ж недавно переможена епоха в німецькому духовному житті не є наглядним доказом цього. Німецьке мистецтво, що відірвалося від сил народу, поклоняючись ще тільки башкові індивідуальної свободи. Одиниці, який дуже скоро перемінився в духову анархію, згубився, згубив, згубився в гущі дурмана модерної цивілізації і стала набаром лише експериментом забавкою, Алюфом. Воно затратило всяку сміливість, концепції, всяк, всяку відвагу в оформлюванні та буйність стилю. Воно спало до чистого артистичкування. Проблеми перестали бути проблемами які потрясали би світом. А це було для його дальшого існування, тим більше небезпечні, чим більше повинен. Завдань був час. Мистецтво, що відвертається від народу, не має права дивувати, що рідко відвертається від нього. Нарід відплачується тільки рівнем за рівнем. Він іде своїм власним шляхом і видвигає та опановує його питому проблеми, поставлені долею на його шляху. Коли мистецтво має вартість тільки для мистецтва, його закони мають бути зрозумілі тільки для творчої людини, тоді звужується кров його визновців до тої міри, що найпримітивніша змога існування є смертельно загрожена. Коли акутні життєві проблеми перестають бути помахом, яким мистецька творча людина прямує у безсмертність. Це мантра, вона сва властива. Післанство. Тоді вже в короткому часі заблудить вона на манівцях чисто артистичного снобізму. І цим робом буде безповоротно втрачено для чинного життя. Ті, що були покликані стати духовими провідниками народу скриваються поза народом, замість стояти перед ним. Вони залишають нарід самому собі. І він тепер пустим дурманом слуг народа намагається заступити культуру, якої немає, щоб в кінці здригнутися з жаху перед безтішною порожнечою 95-го квартала. Таким чином постає також і в ділянці культури клясовий поділ. Митець, що повинен бути речником цілого народу, стає однобічно по стороні багатіїв і образованщини. Він стає чуждим для народу так як нарід став чужим для нео. Лібералізм кінчиться руїною духового життя. І ось починається боротьба за хліб на суші. Мистецька творча людина бачить, що вона поважна загрожена своєму чисто матеріальному існуванню широкої народній маси, яка мусить бути відборцем і творчості, щоб вдержати її при житті немає. Нечисельні вищі верстви, які мали би заступити, не вистачають, щоб дати мистецтву матеріальну основу існування. Митець віддаляється все далі і далі від часу його людей, які його швидко забувають, щоб в кінці вважати його зайвим або навіть смішним. З безрадісної пуски свого духового буття втікає він до організації. Сама ж організація, як найстаранніше уникає взаємин з духовими проблемами часу. І проблемою є завжди тільки забезпека матеріального життя. Вона стає професійною спілкою, як кожне інше заступництво якого-небудь звання в ліберальній державі, є тільки слабше у своїй ударній сили, ніж другі, бо індивідуальна вибоялість людей, яких вона об'єднує, чинить заздалегідь неможливою всякого однозгідність домагань і всякий більше рішуче організований виступ. А втім, там не повинна бути зберігана карність як найгостріше середик у боротьбі за щоденний хліб, там панує анархія і неоформленість. Домагання матеріальної забезпеки, митця трат на гостроті тим більше, чим більше зайвим. Вчинив він себе у житті загала. Він має ще тільки значення, як пережиток добрих давніх часів, коли нам ліпше поводилося, ми мали досить. Гроше, щоб ви дозволити йому своєю творчістю прикрашувати наше життя. Мистецтво перестачає бути конечним, живучим виявом народу. Воно відсуралося часу і тепер час відсурається його. Зовсім небагато вибранців, яких держать для себе ліберальне товариство, щоби наверх зберегти престиж, похаже на вершинах грошей і подиву. Але другі, яких є багато, дуже багато, поринають в аморфну масу мистецького пролетаріату, щоб отут відкрити бій усіх проти всіх. Поезія стають предметом насміху. Книжок ніхто більше не купує. Музика перестає бути потребою, тільки принагідним уріжноманітненням сірого будня. Тетри стоять пускою, а в їх пустих салях снуються слуги народу, тоді коли на дворі на вулицях постає нарід що почати похід у радужне життя. Це трагедія культурно-творчої людини в Німеччині, яка, стоячи на переломі двох епох, історії світу не викреслила мужності духа, щоб зірвати з минулим та знайти шлях у майбутнє. Це смертельна криза, якщо вона триває довше, але момент самопам'ятання та духового перелому, коли митець має відвагу перебитися крізь порожнечу, що витворилася поміж учора і завтра, та ступити твердо ногою у здобуту нову країну. Похід, який ми започаткували і довершили, це похід світогляду. Цей світогляд не має нічого спільного з однозвучним поняттям, яке в нас заховалося ще в зневажливому спомені минулого. Є це світогляд чину, який впровадив переоцінку цінностей, щоб приготувати нові вартості. Пролом цього світогляду слідний усюди з в природному, як і в приватному житті. Він переформував людей і наповнив їх новою силь, сильнішою життєвою відвагою і снагою, що нам у матеріальному щастю доля в тому часі відказала. Це надолужило нам вдвоє і втроє. Привітання нових людей. Ні один нарід на землі немає сьогодення стільки підстави. З довір'ям і твердою певністю Глядити в своє майбутнє, як німецький. На місце дряхли оспалості яка капітулювала перед суворістю миття. І або не хотіла її признати, або втікала перед нею. Прийшле оце героїчне розуміння життя, що лунає маршовим темпом брунатних кольон, що проводить хлібороба, який йде за плугом по ниві, що повернула робітникові змисл і вищу мету його тяжкої боротьби за хліб, що дозволяє безробітним попадати в зневіру і що грандіозне діло Відбудова Німеччини наділяє жовнірсько бадьорим ритмом. Є це свого роду сталева романтика, яка німецькому життю знову надала вартості. Романтика, яка не ховається перед твердим буттям, то не намагається втікти перед ним під небеса. Романтика, яка має відвагу, повернулася лицем до проблем і твердо та без страху глянути їм в безжарісні очі. Це новий світогляд. Дає Німеччини у пресі розбудову темпо та пробоєву силу, що досі уходили за неймовірне, Тільки це мистецьке і культурне прямування пройняте тим добровільно і непримушена буде тривки, і має перед собою будучність. Щоб осунути небезпеку непорозумінь, дозвольте мені зараз тут опрокинути і збити ряд побоїв, що стали голосними. Ніхто з нас не думає що світорець може заступити мистецтво. І в мистецтві розходиться не про те, що хочеться, але багато більше про те, що можеться. Законів мистецтва не можна ніколи зміняти. Вони вічні і беруть свої прийоми з країни безсмертя Вальгали. Тільки посвячені рухи мають право служити при вівтарі мистецтва. Те, що ми хочемо, це щось більше, ніж здраматизована партийна програма. Намрі очима ідеал глибокого з'єднання, героїчного розуміння життя з вічними законами мистецтва. Тенденцією ми розуміємо в вищому змислі, по нашому змі ряє вона до народу, у якому коріняться всяка творчість. Ніхто не має права підозрювати нас, що ми задля тенденційної пропаганди хочемо дати вільне поле отому дилетанству яке все правдиве, шляхотне мистецтво засуджувало на смерть. І через те могло б теж добро подуманій пропаганді нанести тільки шкоду. Занадто по-мистецьки відчуваємо ми самі, щоб скласти зброю перед дилетантством може бути. І це не є неймовірно. Здорожі і болів народження нашого нового часу. Верене вічний геній, який уділить цьому часу і також переваючого мистецького вилу, Ми маємо право терпеливо терпеливо нього вижидати. Та до чого до цього, цього часу мене сміємо дозволити заступити великий полет генія дилетантством е, армії ігнора... ігнорантів без серця і крови, яких Ван Гог створив у своєму гніві. Може скоріше чи пізніше засвоїть собі мистецтво ці теми і проблеми, що їх ми видвинули. Це вийшло б їм і нам на користь. Мене маємо наміру цього згори наказувати, але нам прислуговує право берегти то, що там. Вони вже зачеплені. Вони були і но по-містецьки виведені. Ніхто не наказує, щоб новий світогляд марширував через сцену чи екран. Але куди він проломить, там мусимо заздрісно дбати про те, щоб він теж у своєму мистецькому оформленні відповідав величі історичного процесу, який довершили ми. Німецькі революції. Звідси ми хочемо бути лише добрими покровителями німецького мистецтва і культури на всіх ділянках. Голод, що навестив німецький нарід, це не тільки голод шлунка, це в рівній мірі голод душі. Також він хоче бути за... занепокоєним. Є кожна справжня революція. Так само і наша. Прагне до основної перебудови нашого культурного стану та духової творчості. Який? Націонал-соціалізм це духове варварство. Те, що він в кінці мусить довести до руїни культурного життя нашого народу. Ми знову визволили творчі сили німецької нації. Вони можуть без перешкоди розвиватися і приносити Багаті овоч на дереві обновленої народності. Це є теж змислом державної палати, культуру, яку ми згідно з законом сьогодні святочно відкриваємо і установлюємо. Вона представляє собою з'єднання у духово-культурну єдність всіх, що творять. Вона усуває залишки організації минулого часу, які ще лише механічна. Відділовують, які сьогодні стояли на дорозі свобідного розвитку нашого культурного та мистецького життя. Творчі люди в Німеччині повинні почуватися знову як одна спільнота. Від них треба усунути почування безрадісне порожнечі, що відділувало їх від нації і її рушійних сил. Не звожувати хочемо мистецько-культурний розвиток навпаки поширювати. Держава хоче держати над цим свою охоронну руку. Німецькі митці повинні почуватися під її покровом безпечними і відзискати це благодійне почуття, що вони в державі є необхідні на рівні з тими, що творять вартості свого матеріального буття. Робітники ума і руки подадуть собі руки для союзу, що стане нерозривним на віки. Спільнота всіх, що творять, стає дійсним дійсністю. І кожен вартує на своєму місці стільки, скільки він рішений довершити для нації і її майбутнього. Нова основана Державна палата культури стоїть понад пережитими поняттями модерного і реакційного. І праця має бути так само неприхильна для буцімто модерної великоманії, за якою скривається мистецьке безсилля, так як вона є неприхильна реакційному назадництву, яке хоче загородити шлях молоді і здоровим силам. Німецьке мистецтво потребує свіжої крови. Ми живемо в молодому часі, його носі є молоді, і деякі їх оживлюють є молоді. Вони більше нічого спільного не мають з минулим, яке лежить за нами. Тож і митець, який хоче дати вислів цьому часові, мусить по молодечому відчувати і по-новому формувати. Нічого більше помилкового, ніж те, щоби основання Державної палати культури, яка має служити розвоєве, а не застоєве, мала бути в той спосіб. Зрозуміло, що цим робом дається вільну дорогу бюрократизмові і замикається молоді шлях вгору. Можна чинити нашому часові закиди, які чиняться, але ніхто не схоче твердити, щоб він був нудний. Йому осоружні всяка стухлість і оспалість. Він не має страху перед сміливістю і не вважає за вершок мудрості, обивательське поняття спокою. Для нього має значення слова поета, о століття, ови, науки, якої це жити, ти варварство, приготовляйся на прогнання. Нова держава має свої власні закони і підлягає усі від перших до останніх. Також мистець має обов'язок їх признавати і учинити з них правила свого творчого діяння. Але поза тим він є вільний і не зв'язаний. Його фантазія може знову заганятися у вічні простори безконечності, так як певно він стоїть сміливим чолом сягати. Так як певно, так як певно він стоїть на твердому ґрунті народності, так само горда і самовпевнена може він сміливим чолом сягати зір. Найліпшим і саме вистачаючим для німецького народу в його біді і скруті є дати корм для його душі. Держава має тут лише обов'язок допомагати, виховувати і чинити вільну дорогу новому. В ремцях Державної палати культури мусить бути заздалегідь виключений всякий кон'юнктурний бандитизм. Ми хочемо виховувати німецького мистецького мистецького типа, який свідомо і щиро гордо і по-своєму служив би завданням, які постав поряд нами час. Sturmband am Kinn, die Muskeln gestrafft, so ziehen wir dahin. Die Fahne hoch am Schaft, geradeaus unser Blick. Zum Kampf schreiten wir, es gibt kein Zurück fürs harte Kreuz manier. Stolz und frei, stark und treu, doch wer auf uns tritt, stößt auf Verdienst. Denn wir sind die braunen Soldaten für Adolf Hitler, ziehen wir ins Gefecht denn wir sind die braunen Soldaten und wir kämpfen für Freiheit und für Recht. Wir schlugen die Marxisten, Rotfront und Pazifisten, für das Völker aller Staaten. Unsere Sache ist heilig und gerecht, denn wir sind die braunen Soldaten für Adolf Hitler ziehen fiel ins Gefecht. ziehen wir ins Gefecht. other не боїться, щоб тут знайшло собі притулок, примазування до світогляду. Ми маємо відвагу бути великодушними і бажаємо та надіємося, що наша великодушність буде нагорожена рівною великодушністю з боку мистецького світу, якому ми йдемо на зустріч і якого ми хочемо присвятити ціле наше старання та попертя. Нове національне мистецтво Німеччини зазнаватиме пощани в світі і зможе свідчити поза границями нашого краю про живий культурний гін молодої Німеччини. Щойно тоді, коли воно тверде і невідривне закоріниться в матірний ґрунт власної народності, що німецьке і правдива про це світ має наново довідатися. Німецьке містецтво, яке верте назад до народу, одержить найкращу нагороду таким чином, що нарід поверне до нього, до, до нього назад. Це бажання і ця надія стоїть на початку нашої спільної праці. Вона принесе багаті овочі для теперішності, а перед майбутнім буде свідчити що велике німецьке пробудження нашого часу було не тільки політичним, але теж культурним. Під розрахунком минулого, яке ми оце лишаємо за собою. і відважно починаємо майбутнє. Кожного, хто свої сили ставить новій державі до розпорядимості, радо вітаємо, але деяка, але дяка мужів революція належиться усім тим німецьким митцям, яких Благословенна творчість була для нас потіхою у горю минулих літ і давала нам силу в боротьбі. Також вони були піонерами нової держави, яка нині стала щасливою дійсністю. Дозвольте мені, мої пані і панове, подати вам до відома президентів поодиноких палат. Силою закону я сам переймаю провід цілою Державною палати культури. Силою уділених мені законом повнова... повновласності я назначую. Далі міністр Геббельс відчитує назвище місто президента Державної палати культури і президентів та членів президіальних рад державних палат музики, малярства і різьби, театру, письменства, преси, радіо та фільми. Свою промову закінчив міністр Гебельс словами. Нехай же з новооснованої державної плати культури виростає для німецького мистецтва і культури благодать і підйом. Ми дякуємо вождові, що він дав нам змогу до цього. Найбільш успішне виявимо свою дяку пильністю, відданістю і готовістю. Мистецька творча людина в Німеччині знайшла тут шлях до нової держави. Каби вона дізнала при цьому щастя, якого повні душі нас усіх, бути пробойовиками нового століття, оформлювати і будувати його. А тепер до праці і щасті, даж Боже, в мистецьких льотах. Schluss.